учень тримає в руці завжди придатне для використання. Це усталене правило. жінки завжди чистий. Так само птах, коли він приз, приз, призводить до падіння плоду. Теля чиста через смоктання молока, а собака, коли ловить оленя. Ману проголосив, що плоть тварини, яку вбили собаки, є чистою так само, як і звіра, вбитого хижими тваринами або людьми. Низької касти дасть такими як чандали, тобто поколоті. Усі ті порожним, порожнини тіла, які лежать за пупком, є чистими. Але ті, що знаходяться нижче пупка, є нечистими, а також виділення, що виходить із тіла. Мухи, краплі води, кінь, корова, кінь, промені сонця, пил земля, вітер та вогонь. Потрібно знати чисті для дотики. В приписі очищення органів, якими якими виходить вся сеча та фекалія, слід використовувати землю та воду коли це може знадобитися. Також для Також для видалення залишків тих серед серед 12 забруднень тіла. Жирні виділення, семя, кров, жирова речовина мізку, сеча, фекалії, сліз носа. Вушна сірка, мокрота, сльози, виділено очей та піт це 12 домішків тіла людини. Той, хто бажає бути чистим, мусить. Очисти статевий орган одним використанням землі. Задній прохід, застосовувавши землю три рази лівою рукою лише з вашої 10 разів. І обидві руки застосувавши її 7 разів. Таке очищення призначене для гаст, воно подвоїться для учнів, потроїться для відлюдників, але у 4 рази для подвижників. Коли він звільниться від сечі або фікаря, нехай, протягнувши в воду, скропить порожнини. Так само, коли він збирає читати Магавіру і завжди перед тим, як приймає їжу. Нехай той, хто бажає тілесної чистоти, спочатку ковтне води тричі, а потім двічі витре роту, але жінка і, і слуга народу виконують кожну дію один раз лише. Слуга слуги народу, які живуть за законом, щомісяця голять голови. Їхні засіб очищення повинні бути таким же, як у ваших а їхні їжа залишки їжі арія. Крапля води з рота, які падають на кінцівку, не роблять людини нечистою. Ні волосся вусів, що потрапляють у рота, ні те, що прилипає до зубів. Краплі, що стікають на ногу тому, хто пропонує воду для полоскання іншим повинні вважатися рівними воді, зібраної на землі. вони не роблять його нечистим. То, хто приносячи що-небудь у будь-який засіб, торкається нечистого людини чи речі, стане чистим, якщо зробить омивання, не відкладаючи цього предмета. Той, хто виблював або його пронесло, повинен омитися, а згодом з'їсти очищене масло. Але якщо напад починається після того, як він з'їв, нехай ковтне лише води, омивання призначається тому, хто мав любощі із жінкою. Хоча він може бути вже чистим, нехай ковтне води після сну, чхання, їжі, плювання брехні та пиття води. Так само, коли він збирається вивчати мага віру. Отже, правило особистого очищення. Для людей усіх варн і тих, хто ще не живі речі, було вам повністю проголошені. Послухайте тепер обов'язки кубіт. Дівчина, молодиця чи навіть літньої пані нічого не повинні робити самостійно, навіть у власному будинку. У дитинстві кубіта повинна підкорятися батькові, у молодості, чоловікові. Коли володар помер своїм синам, жінка ніколи не повинна бути незалежною. Вона не повинна прагнути піти від батька, чоловіка чи синів, залишивши їх. Вона зробить зневаженими обидві власну і сім'ю її чоловіка. Вона завжди повинна е, бути весело, кмітливою в управлінні її домашнім господарством, обережною в перебиранні посуду та ощадливою у витратах. То, кого батько може дати їй, або брат з дозволу батька, вона буде слухатися, поки він живий. А якщо він помер, вона не повинна ображати його пам'ять. Для досягнення гарної долі нареченим на весіллях використовують проголошення благодатних текстів Свастіана на жертву Праджапаті, але заручене батьком або опікуном є причиною влади чоловіка над його дружиною. Чоловік, який одружився на ній зі священними текстами Магавіри, завжди дарує дружині щастя, як у пору, так і не в пору. І в цьому світі, і в іншому хоча позбавлене чесноти або який шукає задоволень в іншому місці, чи позбавлене добрих якостей. Проте вірна дружина повинна постійно поклонятися чоловікові своєму, як даж Богу. Ні жертва, ні обітниця, ні піст не повинні виконуватися кубітами окремо від своїх чоловіків. Якщо дружина слухає слухається чоловіка, з цієї причини лише вона піднесеться на небеса. Вірна дружина, яка бажає жити. Після смерті зі своїм чоловіком ніколи не повинна робити щось, що може викликати невдоволення того, хто взяв її за руку, незалежно від того, живий він чи мертвий. Для її задоволення, хай вона виснажує своє тіло, живучи на чистих квітах, корінні та плодах, але вона ніколи не повинна згадувати імені іншого після смерті чоловіка. До смерті нехай вона буде терплячою з труднощами самоприборка і снутливою та прагне виконати той найчудовіший обов'язок, який прописаний для дружини, котрі мають лише одного чоловіка. Багато тисяч брамів, які були цнутливими з юності, пішли на небеса, не продовжуючи свого роду. Доброчеста дружина, яка після смерті чоловіка постійно залишається цнутливою, досягає небес. Хоча у неї нема си, немає сина, так само ті цнутливі чоловіки. Але жінка, яка від бажання мати нащадків, порушує свій обов'язок щодо свого померлого чоловіка, наводьте себе ганьбу в цьому світі, втрачає місце своїм чоловіком на небесах. Потомство породжене іншим чоловіком, тут не вважається законним. Також нащадки, народжені дружиною іншого чоловіка, не належать тому хто породжується, хто породжує. Не призначений ніде другий чоловік доброчесним жінкам. То, яке живе з чоловіком вищої варни, покинувши власного чоловіка, який належить до нижчі. В цьому світі зневажатимуть, а її називають переодруженою жінкою. Парапурва! <laughs> порушуючи свій обов'язок перед чоловіком. Дружина огоньбиться в цьому світі після смерті же. Вона потрапляє в лоно шакала і мульться хоробами, покаранням за свій гріх. Така приборка свої думки, слова та вчинки і ніколи не зневажає свого газду проживає після смерті своїм чоловіком на небесах і називається доброчесною дружиною. Нагород за таку поведінку жінка, яка керує своїми думками, мовою та діями, здобуває в цьому житті найвищу славу, а в наступному світі місце біля свого чоловіка. Двічі народжений, обізнаний на священному законі, спалює дружину рівною варни, яка поводиться так і вмирає перед ним з священними вогнями, використаними для агніхотри та жертвоприношеннями. Діючи таким чином на похороні, давши священні вогні своїй дружині, яка помирає перед ним, він може. Лорд Джордж Гордон Байрон, A Nuclear Darkness. I had a dream. It was not all a dream. Hark the sound of many voices, echoes through the veil of ages. Ukraine listens and rejoices, gazing on tradition pages. Jobless cries hidden, heroes' as death was not in vain into your place. Have succeeded. Ukraine shall be great again. Onward acting iron, form your legions. Keep the proper ever high. For the fascist, greater Ukraine, stand with us to fight or die. Crowds the tyranny of traitors, vast and powers and monsters lie. Most corrupted agitators, strife and chaos we defy. And the ballot of the masses, barriers and divisions rise. We a message to the people for the common good of Zion. Onward roll throne for your legions, keep Bandera ever high. For the fascist greater Ukraine, stand with us to fight or die we will build a greater Ukraine. High, but they're lifted high. Walls so we ourselves are smitten, since our faith can never die. Since no ashes might consume their courage. You fight to Europe, here's his wonder. Ukraine shall be ours once again. On Vermanda, for your legions, give Bandera ever kind. For the fascist, greater Ukraine, stand fast to fight or die. The bright sun was extinguished, and the stars did wander darkling in the eternal space. Rayless and pathless, and the icy earth swung blind and blackening in the moonless air. Morning came and went, and came, and brought no day, and men forgot their passions in the dread of this their desolation, and all hearts were chilled into selfish prayer for light. And they did live by watchfires and the thrones and palaces of crowned kings, the huts the habitations of all things which dwell were born for beacons. Cities were consumed, and men were gathered round their blazing homes to look once more into each other's face. Happy were those who dwelt within the eye of volcanoes and their mountain torch. A fearful hope was all the world contained. Forests were set on fire, but hour by hour. They fell and faded, and the crackling trunks extinguished with a crash, and all was black. The brows of men by the despairing light wore an unearthly aspect. As by fits, the flashes fell upon them. Some lay down and hid their eyes and wept, and so did some did rest their chins upon their clenched hands and smiled, and others hurried to and fro and fed their funeral piles with fuel and looked up with mad etiquette on the dull sky, the pole of a past world, and then again with curses cast them down upon the dust and gnashed their teeth and howled. The wild birds shrieked and terrified did flutter on the ground and flap their useless wings. They were those brutes, tame and Tremulous, and vipers growled and twined themselves among the multitude, hissing but stingless. They were slain for food and war, which for a moment was no more. Did glad himself again. Emil was bought with blood, and each sat sullenly apart, gorging himself in gloom. No law was left. All earth was but one thought, and that was death immediate and inglorious, and the pang of famine. Fed upon all entrails, men died, and their bones were tombless as their flesh. The meager by the meager were devoured. Even dogs assailed their masters. Also one, and he was faithful to a course, and kept the purse and beasts and famished men at bay, till hunger clung them, or the dropping dead lured their lank jaws. Himself sought out no food, but with a piteous and perpetual moan, and a quick, desolate cry, licking the hand which answered not with a caress. He died. The crowd was famished by degrees, but two of an enormous city did survive, and they were enemies. They met beside the dying embers of an altar place, where had been heaped a mass of holy things for unholy usage. They raked up and shivering, scraped with their cold skeleton hands the feeble ashes and their feeble breaths blew for a little life and met a flame which was a mockery. Then they lifted up their eyes as it grew lighter and beheld each other's aspect so and shrieked and died. Even of their mutual hideousness they died, of knowing who he was upon whose brow famine had written fin the world was void. The populous and the powerful was a lump. Seasonless, herbless, treeless, manless, lifeless, a lump of death, a chaos of hard clay. The rivers, lakes, and ocean all stood still, and nothing stirred within their silent depths. Ships sailorless lay rotting on the sea, and their masts fell down piecemeal as they dropped there, slept on the abyss without a search. The ways were dead, the ties were in their grave. The moon, their mistress, had expired before, the winds were withered in the stagnant air, and the clouds perished. Darkness had no need of aid from them. She was the universe! Schluss! Лорд Джордж Гордон Байрон. Нуклеарна зима. Для того й тремтить, бо нам скинуть нас, як зайвий балас, що смертю грозить, напевно, в останній раз. страха садом повстав, згущаються хмари він, і вітер чуми розносить людей, і краму клеймова. Хто скоро син твой спав, вісім років віно. Цю вісім трас рижуть невоскоміння, серце рве дром, чаше крови молда. Саламандри грають в проміннях любима, Стрілі смерті гарті, а дня. Сход случи зоря Український дивлячий світ, сухвачці родив і чоловік, мавпує своїх богів, наче селенський скарб власне вона дана. Кілька контраст ріжуть небо свидіння, води кровотром, чаша крові повна. Мефістофель грає в проміннях любима, північ тебе гарцун давай. бомбы переводится на автоматику. Сигнал сброс. На Д-8 включается программный автомат аппаратуры опытного поля. Сброс. Засіння надія є, вона просто крізь прав. Та ж Бог прагне нас к землі повернуть, корону розбивши в шмат. досі триває шприц постереди колі. Стрілки трас рижуть на посмепіння, епіфізер ветром, чаша крові повна. Саламандр грає в проміннях любима, Ти в ніч п'ять тігар, тігар солдавання. Жіночі крас, рижу чорно степіння, под тром, ружа крові повна, Чупака приркаю, в проміннях любимна, Ти не тигар, судного дня, Ти не тигар, тигар судного Проснувся я від сна, що був не сон. У півночі зустріла мене королева ніч в лямпаді догораючого сонця і погасших зор. Блукає в темряві в безодній матриць, без проміння, без стежки. Крижана земля сліпо хиталася в почорнілом безселеному небосводі. Настав світанок, пішов і знов прийшов на дня не принесе. Всі люди від жаху забули пристрасті колишні, залишились спустошені самотні. І всі серця всього зідажмого явитися благали, і грішники палили ватри із колишніх тронів і палаців олігархів. Люди палили усе своє майно в жертву Семарлу златкудрому що вогне курделицю він розвіяв і не дав зумліти від крижі і темряві у спустошному Вавилоні. Покемони збиралися біля підпалених будинків, щоб подивитися один одному в очі і покаятися то, що прийняли святий трунок корони звіря з руки Мефістофеля. Числиві були ті, що збіжали до Карпат і мешкали біля колдфузіонських реакторів во врятованому гетьманаті кришталевих безкидів. Спрага надії все, що панувала світом. Лиса були підпалені дронами. Вони повільно тліли, і гіляки смерек горіли смолоскипом світової пожежі, випарюваються тінями на крижах. Брові людей, випалених пруновим вогнем, мали несамовитий відтінок. Вогнений смерч пронісся великою Тартарією деякі падали на землю, щоб сховати зониці і ридали з розпачі. а деякі спокійно реготали, що справдилися їхні надії, і вони а вже ж не мруть від корони. Деякі снували і поливали мустанга в погрібальні ватри, і тупо дивилися на затлівше небо. Завіси над подгашеним світом. І потім знов кляли даж Бога, і бросалася в атомовий попіл, скригача зубами і виє, як дворняги. Круки крякали і цокали, і поражені промінням конали в спустошних містах безвільно тріпача крилами. Кавідобеси і орки присмірили і стали слухняними. Вужи звівались поміж смердючих тіл, щепяли не жаля вже бустерізованих. Їх вбивали і підсмажували на погибальних вогнищах. І війна, яка нарешті закінчилася, апокаліпсисом зжирала свій хвіст Оробороса. Ціна їжі була пролита кров. Виживальщики жадібно глитали шматки обгорілого м'яса. Любві не лишилося тільки хить. Грошей теж. В усіх людей була одна надія на королеву смерть, швидку і безславну. Тартуру голодомору опоїдом поглинали кішки людей. Тіла людей гнили в дотліваючих містах, не було кому їх ховати. Живі скелети їли живих скелетів. Навіть собака нападала на своїх газдинь, усі, крім одного. Цей святий Алабай до останньої краплі крові боронив свою газдині, доки його не розіп'яли і не зіжрали орки. Він до останньої миті відганяв сорок хижих лисиць від мащей своєї газдині, до яких їх гнав голодомор і хижі пащі, сам не ївши нічого. Але набожним і скорбним стогоном оглашав спустошний Вавилон, облизує руку, яка вже не відповідала йому ласкою. Він був розіп'ятий. Юрба була різного ступені, ступеню дістрофії. Але залишилися два підземних міста, які вціліли під час атомової зими. Але досі ворогували між собою нова гігантська армія клонованих орків за наказом генералісимуса Хера вилізла із лабіринтів мітрополітену Другої Москви і зіткнулася з військом держави Си на Курикшетринському полі Великого війська Донського під амофором Валькірій Мо. Світ спустошився, усе змішалося в кучу малу. Без сезону, без травну, без лісу, без люду, без дихану. Кучу гором смерти, хаосом крижаної глини. Ріки, ставки і океани застигли. І нічого не бороздили їхніх глибин. Кораблі догнивали на стриножних морях з поломаними щоглами в океанських нуртах. Затихли всі филі, прибої зійшли в домовини. Пала фета їхня господиня, вітри вщухли в обсмерденому повітрі, зникли обвачки. Темрява не потребувала їхніх послуг. Була вона всесвітня. боявся знову розпалити вогні. Живучи за попереднє правило, він ніколи не повинен нехтувати п'ятьми великими жертвами і, взявши дружину, він повинен проживати в своєму будинку протягом другого періоду свого життя. Шлюз. Розділ 6. Двічно народжена яснота, який таким чином жив згідно з законом. Останнє. А може прийняти тверде рішення та тримаючи своє почуття у покорі, жити в лісі, належним чином, дотримуючися правил наведених нижче. Коли газда бачить свою шкіру зморшукувати, а волосся білим, і синів, його синів, тоді він може піти до лісу. Покинувши всю їжу, вирощену оранка, та всі свої речі, він може піти в ліс або віддавши е, дружину своїм синам або в супроводі неї. Взявши з собою священий вогонь та знаряддя необхідне для домашнього жертва принесені, він може піти з села в ліс і проживати там, належно приборкуючи свої почуття. Нехай принесе ці п'ять великих жертв згідно з правилом з різними видами чистої їжі, придатної для подвижників або стравами, коріннями та плодами. Нехай він одягне шкуру або рваний одяг, нехай омивається ввечері або вранці, нехай завжди носить коси, волосся на тілі та на бороді та нігти незрізаними. Нехай він робить підношення балі з такої їжі, яку він їсть, і дає милостиню відповідно своїх можливості, нехай шановує тих, хто приходить до його скиту, милостині, що складається з води, коренів та плодів. Нехай він завжди старано читає магавіру особисто, нехай буде терплячим до труднощів, доброзичливим до всіх, зібраним розумом, завжди щедрим і ніколи не отримує подарунків, співчутливим до всіх живих істот. Нехай він приносить згідно закону огніхотру з трьома священними вогнями, ніколи не пропускаючи жертви та молодика на молодика та повню у належний час. Нехай він також приносить накша трешті, аграяну і катурмасію, а також тураяну і так само дакшаяну у відповідному порядку. Чистими зернами, придатними для для подвижників, які ростуть навесні та осені, які він сам зібрав. Нехай по кілька разів готує жертовні коржі, породаса, та варену юшку, кару, як наказує закон. Запрош... Запропонувавши ті найчистіші жертвоприношення, що складаються з лісових продуктів, він може використати решту для себе. Змішана з сіллю, приготовлене ним самим. Нехай їсть овочі, які ростуть на суші або у воді, квіти, коріння та фрукти, продукти чистого дерева та олії, видобуті з лісових плодів. Нехай він уникає меду, плоті та грибів, що ростуть на землі, або деінде. Овочі, названі Бгустріна, Сігрука та Пліт Слєш Нехай він виконає у місяць Ашвіна, їжу подвижників, яку він раніше збирав, а також свій зношений одяг та свої овочі, коріння та плоди. Нехай він не їсть нічого вирощеного на орані землі, хоча це, можливо, хтось виконав. Ані коріння та фруктів, вирощених у селі, хоча його може мучити голод. Він може їсти або те, що було приготовлено на вогні, або те, що дозріло часом. Він може або використовувати камінь для розтирання, або зуби, Може бути його ступкою. Він може або одразу, після щоденного прийому їжі, очистити свою посудину для збору їжі або створити запас достатньо на місяць, або назбирати достатньо на 6 місяців, або на рік. Зібравши їжу відповідно до своїх можливостей, він може їсти вночі лише або в делиші, або кожного четвертого прийому їжі, або кожного восьмого. Або він може жити згідно з правилом місячної покути, кантрадаяна, щодня зменшуючи кількість своєї їжі, світлий час половину місця і збільшує його в темну половину. Або він може їсти в останні дні кожного два тижні лише раз на день варену ячмену ячміну кашу. Або він може постійно харчуватися лише одними квітами, коріннями та плодами, які дозріли часом і самі впали, слідуючи правило припису вікханів. Сутри для пустельників. Нехай він або катається по землі, або стоїть в день не в шпиньки, або нехай попеременно стоїть і сідає, ідучи на савани, при сході сонця, півдні та при заході сонця, до води, в лісі. З метом овання. Влітку хай він піддається жару п'яти вогнів. Під час сезону дощів живе під відкритим небом, а взимку буде одягним у мокрий одяг, таким чином поступово збільшуючи суворість свої аскези. Коли він умивається при трьох саванах. Схід сонця, полудень та захід сонця, та захід сонця нехай пропонує водяні узливання пращурам та богам. А практикуючи все жорстокіше та жорстокіше покути, нехай висушить тіло. Розмістивши себе між три три священні вогні згідно встановленого правил, нехай живе без вогню, без дому цілком мовчазно живучи на корен... коріннях та плодах, не докладаючи зусиль для здобування речей, які дають задоволення, цнотливе сплячь на голій землі, не піклуючись про жадне укриття, мешкаючи біля коренів дерев. Від бравнів, які живуть подвижниками, нехай він отримає милостині леду достатньо для підтримки життя, або від інших гаст двічі народжених каст, які проживають у лісі. Або відлюдник, який мешкає в лісі, може принести їжу з села, отримуючи в порожнистому посуді з листя, в оголеній руці або в розбитому глиняному посуді, і може з'їсти вісім шматків. Ці та інші звичаї повинен брамник, який мешкає в лісі, старанно практикувати, щоб досягти повного єднання з верховною душею він повинен вивчити різні священні тексти, що місця в Панішадах. Як також ті обриди та тексти, які практикували та вивчали ріші та брамани домогосподарі що збільшить свої знання про браму та свою аскетичність, а також щоб освітити їхні тіла. Або нехай він іде, цілком рішуче і рухаючись прямо у північно-східному напрямку, живучи на воді та повітрям, поки його тіло не знуриться у спокій. Брамін, позбувшись свого тіла одним із тих способів, які практикували великі мудрагелі піднесений в світі брами, вільний від горя і страху. Але пройшовши таким чином третю частину свого природного терміну життя, людина в лісі, він може жити аскетом протягом четвертої частини свого існування. Відмовившись від будь-якої прив'язаності до морських речей. Той, хто після переходить від стану до стану, після жертвоприношень і підкорення своїх почуттів, втомлений даруванням милостині та підношенням їжі, подвижник здобуває блаженство після смерті. Коли він віддасть три борги, нехай застосує свій розум до досягнення остаточного звільнення, той, хто шукає цього, не сплативши своїх боргів, впаде вивчивши магавіру згідно з правилом, народивши синів за священним законом і принесши жертви відповідно до своїх можливостей, він може спрямувати свій розум на досягнення остаточного звільнення. Двічі народжений, який прагне остаточного звільнення, не вивчаючи магавіри, не маючи народжених синів і не приносячи жертв, впаде. Точка виконавши ішті, священ для володаря істот Проджапаті, де він віддає все своє майно в якості жертва приношення, зберігаючи собі священні вогні, брамін може піти зі свого дому як подвижник. Святи, сяючи в блиску, стають часткою того, хто читає тексти, що стосуються брами іде зі свого дому як відлюдник, давши обіцянку безпеку всім створеним істотам. Тому двічі народженому, котрим навіть найменша небезпека не чиниться для створення істот, до створених істот не буде небезпеки від жадної сторони після звільнення зі свого тіла. Виходячи зі свого будинку, повністю забезпечено засобами очищення повітря. Нехай він блукає цілковіто тихо, ніяк не дбаючи про задоволення, які можуть бути запропоновані йому. Нехай він завжди блукає сам без будь-якого супутника, як засіб досягти остаточного звільнення, цілком розуміючи, що самотня людина, яка ні покидає, ні залишає досягає свого кінця. Він не повинен мати ні вогню, ні житла. Він може йти у село за їжею, він повинен бути байдужим до всього, твердо цілеспрямований, розмірковуючи і зосереджуючи свій розум на брамі. Горщик замість миски для милостині. Коріння дерев для житла грубий зношений одяг, життя на самоті та байдужість до всього, ознаки того, хто досяг звільнення. Нехай він не бажає померти, нехай не бажає жити, нехай чекає призначеного йому часу, як слуга чекає на виплату своєї оплати. Нехай він опускає ногу чишною поглядом, щоб не наступати на жадну істоту, нехай п'є воду, очищена не тягнута тканини, нехай вимовляє слова, очищені істина, нехай зберігає своє серце в чистоті, нехай терпляче зносить важкі слова, нехай нікого не ображає, нехай не стає нічим ворогом заради цього. Скоро минущого тіла. На чоловіка, нехай він натомість не проявляє гніву, нехай благословляє, коли його проклинають. І нехай не вимовляє слів, позбавлених правди, розсіяних біля семи воріт. Захоплюючись тим, що відноситься до душі, сидячи у позах, передбачених йогою, незалежно від е, зовнішньої допомоги, повністю утримуючись від чутевих насолод із собою. Як єдиним супутником, він е, житиме в цьому світі, бажаючи блаженства, не через пояснення див та пекмет, не через майстерність в астрології та хіроманти, не через пораду та виклад шастр, нехай він ніколи не прагне отримати милостиню. Нехай він, щоб просити не підходить до будинку, наповненого постельниками, брамінами, птахами, собаками чи іншими жебраками. З його підстриженими волоссями, нігтями та бородою, носячим миску для милости, посох та горщик з водою, нехай він постійно блукає, приборкаючи себе та не шкодячи жадній істоті. Vamos a escuchar a continuación el canto dei fascisti, el himno ufficiale. Слава нації героїв на луках сворожі сотні, закривши нас собою, вірність маючи майдану, крицею в очах відвага, вертримай міста длань, нас родила. венця, не пущу я любу ніцю, хай ця пісня відізветься, крізь кінжали москаля. Українському підпілі виховав нас було козака Степан Бандера, орків бити шаблиною, всі громади працювати, в злагоді родині жити, щоб повіслі на гіляці ті, хто зрадив Україну. Повінеться, не пущу кохану ніцу, хай ця пісня зветься, крізь алярми ПВО. Хай херсонце та крепчанки, косаки з Новочеркаська, Мають вишиванки і бандерові моляться, не існує виправдання, орків нам толерувати, хтось ганьбить, стрикає пана, буде тоді, ноги годувати. Jovenetza човненца, не пущу беглянку вниз. Його посуд не повинен бути металевим і мати тріщин. Його призначено очати водою, як чаші, названі Камаса при жертвопринесенні. Арбуз, дерев'яна миска, глини поста або зроблений із розколотого черету. Ману, син сваямгу. оголосив посудинами придатними для подвіжника. Нехай він нехай ходить просить один раз на день, нехай не прагне отримати велику кількість милостині, бо подвижник, який охоче шукає милостині, приєднується також до читевих насолод. Коли з кухні піднімається дим, коли товкач лежить нерухомо, коли вугілля згасло, коли люди закінчили трапези, коли залишки з посуду були видалені, нехай подвіжник завжди йде просити. Нехай він не шкодує, коли нічого не отримає. І не радіє, коли отримає щось. Нехай приймає стільки, скільки буде підтримувати життя. Нехай не дбає про якість свого посуду. Нехай він зневажає всю їжу, отриману внаслідок покірних просьб. Бо навіть подвижник, який досяг, то що звільна, пов'язаний путами сансари, прийняттям їжі дане внаслідок покірних просьб. Малим споживанням стоянням та сидінням на самоті, нехай стримує свої почуття, якщо їх приваблюють читаю предмети. Завдяки стриманню своїх почуттів, знищенню любові та ненависті, утриманню від западіння шкоди, істоти він стає гідним безсмерті. Нехай він розмірковує про переселення людей, спричинених гріховними вчинками, про їх падіння в пекло та про муки у світі ями про розлуку з дорогими людьми, про їхні союз з ненависними людьми, про те, що їх старість долає і мучить хоробами, про відхід особистої душі з їхнього тіла та її новонародження в іншому лоні, та про мандри через 10 тисяч мільйонів існувань. Про западіння болю втіленим духом, що спричиняє спричинене недолікам та здобуття вічного блаженства з причин досягнем їхні найвищі мети, здобути завдяки духовним заслугам. За допомогою глибокої медитації, нехай він розпізнає тонкий характер верховної душі та її присутність у всіх організмах, як вищих, так і нижчих. Якщо б стану, якому би стану він не був приписаний, нехай він хоча заплямований через брак зовнішніх ознак, виконує свій обов'язок, рівнодумний щодо всіх істот. Бо зовнішня ознака стану не є причиною придбання заслуг. Хоча плоди дерева катака, очі, очисні горіхи роблять воду прозорою, Проте стан стає прозорою до наслідок згадування на заплоду. Щоб уберегти живих істот, нехай він завжди вдень і вночі, Навіть з болому тілі ходить ретельно оглядаючи землю. Для спокутування смерті тих істот, яким він навмисно завдав шкоду вдень чи вночі подвіжник повинен миватися, робити шість тамувань дихання. При тамуванні дих... три тамування дихання ще виконання згідно з правилом і у супроводі промовляння в'яхрітів та складу Ом повинен знайти найвищу форму аскезу, аскетизму для кожного браміна бо як домішки металевих руд, розплавлення у продуванні печі знищується. Так само забруднення органів знищується через тамування дихання. Нехай він знищує забруднення через тамування дихання, вчинення гріха, приділенням уваги. Всі Чуттєві прихильності, стримування його почуттів та органів, а всі нешляхетні якості медитації. Нехай він розпізнає практика медитації, прогрес особистої душі через істот різного роду. Прогрес важкий для розуміння неоновлених духовно людей. Той, хто має справжнє розуміння про світу, не заморочений його діями, але той, хто позбавлений цього розуміння, потрапляє в коло народження смертей, не завдаючи жадним істотам шкоди, відкриваючи почуття від предметів насолоди обрядами, прописаними у веді і суворо практикуючи аскезу, люди отримують такий стан навіть у цьому світі. Нехай він покине це житло, складне з п'яті елементів, де кістки є балками, яке тримається між собою сухожилями замість мотузок. Де плоть і кров це ступка, яка покрита шкірою, яка має неприємний запах, наповнена стечею та лайном, сповнена старості та смутку. Місце хороби переслідувана болем, затемнена пристрасті та скороминуща. Той, хто покидається це тіло, чи то за необхідності, як дерево, відірване від берега річки, або вільний, як птах, який покидає дерево, звільняється від біди цього світу, жахливо, наче акула. Створюючи заслугу його власних добрих діянь його друзям, а провини його злих вчинків ворогам, він досягає вічного браму, практикуючи медитацію. Коли завдаючи свого серця, він стає байдужим до всіх предметів, він отримав вічне щастя як у цьому світі, так і після смерті. Він, який таким чином поступово відмовився від усіх прихильностей, звільнився від усіх пар, заспокоїться у брама ліше. Все, що голосно вище, залежить від медитації, бо той, хто не володіє знанням того, що відносить до душі, пожинає неповну винагороду за виконання обрядів. Нехай він постійно читає ті тексти Магавір, які стосуються жертви, ті, що стосуються божеств, і ті, які розглядають душу і міститься в заключних частинах Магавіри. Те є притулок невигласів, і саме те відмова тих, хто знає Магавіру, тобто захист тих, хто шукає блаженства в небесах і тих, хто шукає нескінченого блаженства. Над людиною, яка стає подвіжником після послідовного виконання вищезначених е, вчинків, скидає гріх тут внизу досягає найвищого браму. Тож закон дійсний для само, самоприборканих е, подвіжників. Тепер послухайте особливі обов'язки тих, хто відмовляється від обрядів, передбачених маговірою. Учень, газда, пустельник і подвижник. Ці складають чотири окремі стани, які всі походять від стану гаст. Але всі або навіть будь-які з цих станів, прийнятих послідовно відповідно до приписів священного закону від дуд Браміна, який діє за попереднім правилом до вищого стану, відповідно до приписів Веди та Смриття. Газда оголошується вищим за всіх них, бо він підтримує інших трьох. Як усі ріки, як великі, так і малі, знаходять місце для відпочинку в океані, так само люди всіх станів. Знаход захист у Газд. Двічі народжені, які належать до будь-якого з цих чотирьох станів. Слід ретельно виконувати десяти частини закону. Задоволення, прощення, самоприборкання, отримання від неправомірного привласного чогось, дотримання, дотримання правил очищення, приборкання почуттів, мудрість, знання вищої душі, правдивість та отримання від гніву, форма десятичастинного закону. Ті брамени, які досконально вивчають десятичастинний закон і вивчивши його, підкоряються йому вступають у вище положення. Над людиною, який зібравши розум, слідує десятичастинному закону і сплативши свої три борги, може вивчити веданту за встановленим правилом, стати подвижником, відмовившись від виконання всіх обрядів, скинувши провини своїх гріховних вчинків, підкоривши свої почуття і вивчивши магавіри, він може жити спокійно під захистом свого сина. Той, хто таким чином відмовився від виконання всіх обрядів, хто націлений виключно на власну особливу мету і вільний від бажань, знищує свою провину своїм відреченням і отримує вище положення. Таким чином вам оголошено чотиричастинний святий закон брамінів, який після смерті дає натлінні винагороди. Тепер вивчить обов'язки Гетьманів! Плюс. Розділ сьомий. Я оголошу про обов'язкою обов'язку Я Покажу, як повинен поводитися гетьман, як його створити, створили, та як він може досягти найвищого успіху. Кшатря кріпер, які при, при, прийняв згідно з правилами. Причастя передбачена магавірою повинен належним чином захищати весь цей світ. Бо коли ці істоти, залишившись без гетьмана через страх, розійшлися у усіх напрямках, де ж Бог створив гетьмана для захисту всього творіння, беручи для цієї мети вічні частки індри, вітру, ями, сонця, вогню, варуни, місця і володаря багатства, кубери. Оскільки гетьман був створений часток цих володарів боїв, він таким чином перевершив всіх створених істот пишнотою. І як сонце він палить очі і серця, і ніхто на землі не може навіть дивитися на нього. Завдяки свинепродній силі він вогонь і вітер, він сонце і місяць, він володар справедливості, яма, він кубера, він варуна, він великий індра. Навіть немовля, гетьмана не можна зневажати з ідеї, ніби він просто смертний, бо він є великим божеством у людській подобі. Вогонь спалює лише одну людину, якщо вона необережно наближається до нього. Вогонь гніву гетьмана поглинає всю сім'ю разом із худобою та скарбом майна. Повністю обмаркувавши мету свою, силу, місце і час, він по черзі приймає безліч ріжних форм для повного досягнення справедливості. Той, чиєю прихильністю живе падма, богиня удачі, в доблесті якого мешкає перемога, в гнів якого перебуває смерть, утворений пишнотою усіх богів. Людина, яка у своїй надзвичайної дурості ненавидить його. Без сумніва вона загине, бо гетьман швидко вирішує знищити таку людину, тобто блазеня. Тож нехай людина не порушить того закону, якого, який до вподоби йому, ані його наказів, що завдають болю тим, кого осудив. Заради Петьмана, даж Бог раніше створив свого власного сина покарання, тобто карну, захисника всіх істот, втілення закону утворена славою брами. Через страх перед ним усі створені істоти, як нерухомі, так і рухомі, не дозволяють собі насолоджуватися і відхилятися від своїх обов'язків, повністю обмірковувавши час і місце злочину, силу та знання злочинця, нехай справедливо призначить те покарання людям, які вчинили несправедливо. справедливо. Покаранням є насправді гетьман і чоловік, той, хто керує справами, той правитель. І це називається запорукою для чотирьох станів у дотриманні закону. Карна керує усіми створеними істотами. Покарання лише захищає. Карна стежить за ними, поки вони сплять, мудрі оголошують карну тотожнею із законом. Якщо карна належним чином застосовується після належного розгляду, це робить всіх людей щасливими. Але завдане без розгляду воно руйнує все. Якби гетьман невтомно не призначав карну тим, хто гідний кари, сильніше смажив би слабшого, як рибу на рожні. Ворона їла б жертовний пиріг, а собака лізала б жертвоприношення і власність не залишилась би в нікого, нижче б захоплювали місце вищих. Цілий світ тримається владу покаранням, бо новину людину важко знайти. Через страх карний весь світ плодоносить насолодами, якими володіє. Боги, Данави, Гангхарви, Ракшаси, птахи та зміни божества навіть дарують задоволення належне їм лише якщо їх мучить страх покарання. Усі варни були б зіпсовані змішанням, всі перепони були б розбиті, всі люди мали б один проти одного, наслідки помилок без поваги до карни. Але там, де карна з чорним відтінком і червоними очима, знищує грішників, там підданих не турбують за умови, що той, хто його завдає, добре слідкує. Вони проголошують того гетьмана справедливим виконавцем покарання, який є правдивим, який діє після належного розвіду, який є мудрим і обізнаним на відповідній цінності чесноти, задоволення і багатства. Гетьман, який належно завдає карну, процвітає стосовно тих трьох способів щастя, але той, хто Хтивий, опереджений віроломно буде знищений навіть через несправедливе покарання, кого він завдає. Покарання володіє дуже скравим блиском, і його важко засовувати людям з невдосконаленим розном. Це вражає гетьмана, який відхиляється від свого обов'язку разом з його родичами. Далі воно торкнеться його замків, його теренів, цілого світу разом із рухомим і неруховим творінням. Так само мудрагелів і богів, які у разі невдачі жертв піднімуться до неба. Карна не може бути справедливо вчинена чинена тим, хто не має помічника ані блазень, ані жадібною людиною, ані тим, чий розум невдосконалений, ані тим, хто пристрастився до читавих насолод. Тим, хто є чистим і вірним своїй обіцянки, хто діє згідно з приписами священного закону, хто має добрих помічників і є мудрим, може бути справедливо застосоване, покарання. Нехай він поводить справедливо в своєму власному домі, суворістю карає своїх ворогів, поводиться не двоєдушно стосовно своїх друзів і буде поблажливим до брамінів. Слава про гетьмана, який поводиться так, навіть якщо він живе завдяки збиранню зерна, поширюється по світу як крапля олії по воді. Але слава гетьмана, який діє протилежно і не впокорює себе, зменшить серед людей крапля очищеного масла у воді. Гетьман був створений, щоб бути захисником варн і станів, які всі відповідно свого порядку виконують кілька своїх обов'язків. Все мусить бути зроблено ним та його слугами для захисту свого народу, що в повному обсязі оголошу вам. Нехай гетьман, піднявшись рано вранці, вшановує бра... брамінів, які добре знають потрібну ще науку і навчені у політиці та виконує їхні поради. Нехай він щодня вшановує старих брамнів, які знають е, магавіру і є чистими, бо той, хто завжди вшановує літніх людей, вшановується навіть ракшасами. Нехай він, хоча й може бути вже стриманим. Постійно вчиться у них стриманості, бо стриманий гетьман ніколи не згине. Через нестачу стриманості загинуло багато гетьманів разом з їхніми речами. Завдяки стриманості навіть відльотники в лісі здобули королівство. Через нестачу сме... смирення. Вєна загинув, так само король Нагуша, Суддаса, син Піхована, Сумукха Танемі. Проти смирення Прітху та здобули владу. Кубере місце володаря багатства, а сингатхи становище Браміна. З тих, хто розбирається у трьох ведах, нехай він пізнає потрібність ще на науку. Перевісти науку про управління, науку про діалектику та пізнання верховної душі від людей, теорію ріжних ремесел і професій. День ніч він повинен наполегливо докладати зусиль, щоб підкоряти підкорити почуття, бо то лише хто підкорив власне почуття, може тримати своїх підданих у покорі. Нехай він обережно уникає десяти пороків, що випливають із любові до насолоду, і восьмі, що йдуть від гніву, які всі закінчаться нещастям. Бо гетьман, який прив'язаний до пороків, що йдуть від любові до насолоди, втрачає собацтва і свою чесноту, а то які потурає тим, що виникають із гніву, втрачає навіть своє життя. Полювання, азартні ігри, денний сон, причепливість, надмірність із жінками, пияцтво, непомірна любов до танців, співів, музики та марні подорожі. Десятикратний набір пороків, що виникають із любові до насолоди. Плітки, насильство, віроломство, заздрість, наклеп, несправедливе захоплення майна, знущання та напади це все це вісім з набору пороків, спричинених гнівом. Ту же дівність, яку всі мудрагелі оголошують корінням. Навіть обох цих наборів нехай ретельно перемагає. Обидва набори пороків створюються цим. Пияцтва, кості, жінки та полювання ці чотири, які були перераховані поспіль, він повинен знати, як найбільш згубні у наборі, що походить від любові до насолоди. нанесення тілесних ушкоджень, знущання та заволодіння майном. Ці три він повинен знати як найбільш згубні в наборі викликаному гнівом. Саме приборканий гетьман повинен знати, що в цьому наборі із семи, який панує повсюдно, кожен раніше названий порок і більш огидним, ніж той, що названий пізніший. Для порівняння між пороками та смертю порок оголошується більш згубним. Порочна людина тоне у ненищому пеклі. Той же, хто помирає вільний від пороку, піднімається на небеса. Нехай призначить сім чи вісім радників, предки яких були королівськими слугами, котрі знають науки, героїв, обізних на використання зброї, та які походять із знатних родин і випробувань. Навіть легко саму по собі справою іноді важко здійснити одній людині. Наскільки ж важче гетьману, особливо якщо він не має жодного помічника, керувати. Гетьманатом, яке приносить великі доходи. Нехай він щодня розглядає з ними звичайні справи, маючи на увазі мир і війну. Чотири теми названі Стхана, дохід, спосіб захисту себе і свого царства. Та освячення своїх здобутків побожними дарами. Перевіривши спочатку думки кожного радника окремо, потім погляди усіх разом. Нехай він робить те, що найбільше корисно для нього у його справах. Але з найвидатнішим серед них вченим браміном, нехай король, обмірковує найважливіші справи, які стосуються шести заходів королівської політики. Союз, війна, похід, Очікування, опіка, розділення. І роса і сльоза домовиною на серця, в чорній суміші графена, раю спалахи життя. сто тисяч літ. Тобі додому к твоєї земле сірочки рєсини оріонської раси. Вони вселяли з тіла людей і прибивали спочатку тінь, а потім любов і гнів, гідність і сумління без болі крові, захоплення з небес, ніхто їм не перече, тільки стаків гомони зложив гіляка хрест. Пряне битва, воздух повниться грозою. очах землян, вони під впливом чужих команд, нищать власний ДНК, закривають бізнес, радіє космос розвічен мит, Небесна сотня лежить в крові, але йдуть в останній бій все нові герої. земною незоряною з колиски Оріани Перо нас поведе в бій рептильною ордою Ряне битва, воздух повниться грозой. Гряне битва, для землі останній бой І роса, і сльоза Домовиной на серця В черной суміші графена Грають кров'яні тіла. битва для землі останній бой Гряне битва Гряне битва Гряне битва Воздух повниться грозою останній бой. Нехай він повне довіри завжди доручає цьому посадовці всі справи, взявши на себе остаточне рішення, нехай згодом почне діяти. Він також повинен призначити інших посадовців, мужів добросовісних, мудрих, твердих, добре обізнаних на зборі грошей та добре перевірених. Скільки людей вимагає належного ведення його справи, стільки вправних та кмітливих мужів, вільних від лінощів, нехай він призначить. Серед них нехай він використовує сміливих, умілих, шляхотних і чесних у місцях для збору доходів. Наприклад, на шахтах виробництвах та складах, але сором'язливих всередині його палацу. Нехай він також призначить посла, який обізнаний з усіма науками, який розуміє натяки, вирази обличчя та жести чесного, вмілого та знатного роду. Такий посол свалюється гетьманам, відданий чесний, умілий, який володіє доброю пам'яттю, який знає належне місце і час для дій, який є гарним, безстрашним і красномовним. Війська залежить від посадовця, відповідального за це, належний контроль підлеглих від війська. Скарбниця та уряд королівства від короля мир та протилежна йому війна від посла. Бо лише посол створює гетьманських союзників і розлучає союзників. Посол веде ту справу, за якою королі роз'єднані чи ні. Що стосується справ, нехай посол досліджує вираз обличчя, жести та дії іноземного короля через жести та дії його довірчивих радників та викриває його задуму серед його слуг. Дізнавшись точно від свого посла задуму іноземного короля, нехай король вживає таких заходів, щоб він не приніс зла собі самому. Нехай поселиться в країні, яка відкрита і має сухий клімат, де багато зерна, в якій в основному живуть арії, непідвладні, пляндинамічним хоробам або подібним неприємності. І приємне, де васали слухняні а його власні люди легко знаходять собі засоби для існування. Нехай збудуєте місто, зробивши для своєї безпеки фортецю, захищену постелею, або фортецю, побудовану з каменю та землі, або захищену водою чи деревами, або таку, утворену збройним табором, або городище. Ех, Нехай він докладе всіх зусиль, щоб зміцнити городище, адже серед усіх тих згаданих укріплень городище відрізняється батьма чудовими якостями. Перші три з них ріжні типи укріплень, населені дикими звірами, тваринами, що живуть у норах, і водними тваринами, Останні три мавпами, людьми та богами відповідно. Як вороги не завдають шкоди цим істотам, коли вони знаходяться захищеними їхніми укріпленнями, так само вороги не зможуть заподіяти шкоди гетьману, який сховався у своїй фортеці. Один лучник розміщений на валу. Це супорник у із сотнею ворогів. Сто для 10 тисяч. Отже, це визначено в шастах, що гетьман гуртує фортецю. Нехай ця фортеця буде добре забезпечена зброєю, грошима, зерном та звірами, брамінами, ремісниками, знарядями, фуражем та водою. Нехай він збудує для себе в свій центрі просторний палац, добре захищений, придатний для проживання в будь-яку пору року, блискучий, забезпечений водою та деревами. Заселивши його, нехай дружиться з дружиною рівної касти, яка має сприятливий знак на своєму тілі, і народилася в чудовій сім'ї яка чарівної має красу та чудові якості. Нехай він призначить домашнього жерця, пурахіта і вибере жерців-посадовців, рітвідж, які повинні виконувати його домашні обряди та жертвоприношення, для яких потрібні три вогні. Гетьман приносить різні жертви шраута, на яких розподіляються щедрі винагороди, щоб здобути заслуги він даруватиме брамінам радість та багатство. Нехай він змушує річний дохід у своєму королівстві збирати довіреним посадовцям. Нехай дотримується священного закону в своїх справах з людьми і проповодиться, мов батька по відношенню до всіх людей. Для ріжних галузей справ нехай він призначає розумних керівників. Вони повинні перевірити всі дії тих людей, які займаються справою, нехай вшановує тих брамів, які повернулися з дому свого вчителя після вивчення магавіри. Бо ті гроші, які дають браміну, оголошено нетлінним скарбом для короля, королів. Ні, злодії, ні вороги не можуть його здолати, ані загубити. Отже, нетлінний запас мусять складати гетьмани з браманів. Підношення зроблено через вуста Браміна, яке не пролите, ні впало на землю, ніколи ні, ніколи не будь зів'яла, є набагато чудовішним, чудовішим, ніж Агні Хотре. Подарунок тому, хто не є браміном, дає звичайну винагороду. Подарунок тому, хто називає себе браміном, підвійну винагороду. Подарунок начитаному Браміну 100 тисяч разів винагороди. Подарунок тому, хто знає веду та анги веда погару, нагороди безкінечно. Бо відповідно до особливих якостей одержувача та відповідно до віри дарувальника за подарунок у наступному світі буде отримана невелика або велика винагорода. Гетьман, які захищають свій нарід, викликаний ворогами, будь вони рівні за силою, чи сильніші, чи слабкіші, не повинен уникати бою, пам'ятаючи про обов'язок шатрів. Не тікати в бою, захищати людей, вшановувати брамінів найкращий засіб для забезпечення щастя гетьмана. Ті гетьмани, які прагнучи вбити один одного в бою, борються з найбільшим зусиллям і натікають і йдуть на небеса. Коли він бореться зі своїми ворогами в бою, нехай наносить удари зброю прихованою в деревині, ні такої, яка зазубрана, отруйна або гостряки, якої палають вогнем. Нехай він не завдає удару ні тому, хто у польоті піднявся у височину. Ні. Євнуху, ні тому, хто склав долоні на прохання, ні тому, хто тікає з розпущеним волоссям, ні тому, хто сидить унизу, а ні тому, хто каже Я твій. Ні тому, хто спить, ні тому, хто втратив його кольчугу, ні тому, хто голий, ні тому, хто розброєний, ні тому, хто дивиться, не беручи участі в бійці, ні тому, хто б'ється з іншими ворогами. Ні тому, в кого зламана зброя, ні тому, хто засмучений, ні тому, хто був важко поранений, ні тому, хто переляканий, ні тому, хто повернувся для втечі. Тож у всіх цих випадках нехай він пам'ятає про обов'язок шляхотних воїнів. Але Кшатрій, котрий загинув у бою, поки він тікав зі страхом, бере на себе весь гріх свого газди, якби, яким би той не був. І які б заслуги людини, яка вбита в польоті, не здобула для наступного світу. Сетеї Газда Забера. Колісниці та коні, слони, парасолі, гроші, зерно, худоба, жінки, всілякі ходові товари та безцінні метали належать тому, хто бере їх, сам долаючи володаря. Текст мага віри проголошує, що воїни дарують гетьману частину вибраної здобичі. Те, що не було взято самим, повинен розподілити гетьман між усіма воїнами. Так була проголошена бездоганний перевісний закон для воїнів. Від цього закону Кшатр не повинен відходити, коли б'є своїх ворогів у бою. Нехай він прагне здобути те, чого ще не здобув. Те, що він здобув, нехай ретельно зберігає, нехай збільшує те, що зберігає, а те, що він збільшив, нехай дарує гідним людям. Нехай він знає, що це чотири засоби для забезпечення цілі існування людини. Нехай він завжди невтомно правильно їх застосовує. Те, чого він ще не здобув, нехай шукає здобути своїм військом. Те, що він здобув, нехай захищає пильною увагою. Те, що він захистив, нехай збільшує ріжними засобами, збільшення того, а те, що він збільшив, нехай щедро дарує гідним людям. Нехай він завжди буде готовий до удару. Свою майстерність постійно проявляє, а свої таємниці постійно приховує. І нехай постійно досліджує слабкі сторони свого ворога. Від того, хто завжди готовий до удару, весь світ у захваті. Та тож нехай зробить усі створіння, підданими собі, навіть застосовуючи силу. Нехай він завжди діє без віроломства і в жодному разі не зрадницьки, ретельно оберігаючи себе, нехай завжди розуміє зраду, яку використовують його вороги. Його ворог не повинен знати свої, своїх слабкостей, але він повинен знати слабкі сторони свого ворога. Як е, черепаха ховає кінцівки, нехай захищає представників свого уряду від зради нехай захищає власні слабкі місця, нехай планує свої починання, терпляче розмірковуючи, мов чапля. Як лев, нехай напружує сили свої, як вовк хай вихоплює свою здобич, наче заяць нехай роздивовується при відступі коли він так зайнятий завойо... завоюванням, нехай підкорить усіх супротивників, яких він може знайти. Чотирма прийомами, примиренням та решта, якщо їх не можна зупинити трьома першими прийомами, то нехай, здолавши їх лише силою, поступово підкоряє, підкоряє їх. Серед чотирьох прийомів примирення та решти вчені завжди радять примирення та використання сили для процитання гетьманатів. Як орач висмоктує бур'яни і зберігає зерна, нехай король захищає своє царство і знищує своїх ворогів той гетьман, котрий через крізь через безумство безтурботно утиску утискає свій гетманат, буде разом зі своїми родичами невдовзі позбавлений його свого життя і царства. Як життя живих істот руйнується муками їх тіла, так саме життя гетьманів руйнується їх гнобленням власних королівств. Керуючи своїм гетьманатом, нехай завжди дотримуються наступних правил, бо гетьман, який добре керує своїм гетьманатом, легко процитає. Нехай розмістить загін воїнів, яким керує довірений старшина посеред двох, трьох, п'яті чи сотень сіл, щоб бути захистом королівства. Нехай він призначить голову над кожним селом, а також голів десяти сіл, голів двадцяті, голів сотні та голів тисячі. Голова одного села повідомляє голову 10 сіл про злочини, вчинені в його селі. А голова 10 сил сіл робить звіт голові 20. А правитель 20 доповість про всі такі справи голові сотні. А голова сотні сам дасть відомості голові тисячі. Ті вироби, які селяни повинні щодня постачати королю, такі як їжа, напої та палива, повинен зібрати голова одного села. Правитель десяти сіл повинен користуватися однією кулею. Стільки землі, скільки вистачає на одну сім'ю правитель 25 кулами, очільник сотні сіл доходами одного села, володар тисячі доходами міста. Справи тих посадовців, які пов'язані з їхніми селами та їх окремі справи, перевірятиме інший радник гетьман, який повинен бути відданим і ніколи неуважним. І в кожному місці нехай він призначить по одному очільнику всіх справ, високого чину грізного, схожого на планету серед зеро зірок. Нехай та людина завжди особисто відвідує по черзі всіх тих інших посадовців. Нехай вона належним чином досліджує їх поведінку у своїх районах через шпигунів, призначених кожному. Адже слуги короля призначені захищати людей, зазвичай зазвичай стають негідниками, які заволодівають е, чужим майном. Нехай захищає своїх підданих від таких людей. Нехай гетьман відбирає все майно тих посадовців, які злісно налаштовані, можуть брати гроші у прохачів і виганяє їх. Для жінок, зайнятих на гетьманській службі та для прислужників, нехай він встановлює щоденне утримання згідно їх становища та їх роботи. Один заробіток пан повинен бути даний щодня, як найменше платня. Шість найбільше. Так само один одяг кожен 6 місяців і одну дрону зерна щомісяця. Добре обміркувавши ставки купівлі та продажу, довжину дороги, витрату, витрати на їжу та приправи, витрату на охорону краму, нехай гетьман змусить торговців платити мито. Після належного розгляду гетьман завжди встановлював у своєму королівстві мити та податки таким чином, щоб і він сам, і людина, яка виконує працю, отримували належну їм винагороду. Як п'явка, теля та бджола потрохи забирають їжу, так само гетьман повинен брати свого гетьманату помірні щорічні податки. 50 частину простої худобу та золота може забрати гетьман та восьму, шосту або 12 частку посім посів. Він також може взяти шосту частину дерев м'яса, меду, очищеного масла, пахощів, лікувальних трав, речовин для приправи, їжі, квіти, корені та фрукти, листя, горщики, трави, предмети з очерету, шкури, глиняний посад, та селякі вироби з каменю. Хоча би помирав від нестачі, гетьман не повинен стягувати податок з Широтрії. І жоден з Широтрія, який проживає його королівство, не повинен загинути від голоду. Королівство того гетьмана, у володінні якого Широтрія голодує, невдовзі так само страждатиме від голоду. Перевіривши своє навчання у магавірі, та чистоту своєї поведінки, гетьман повинен забезпечити йому засобу до існування відповідно до священного закону і всіляко захищати його, як батько захищає законного власного сина. Які б добрі дії, такі брамін не здійснював під повним захистом гетьмана, тим сам збільшує тривалість життя, багатства і його гетьманат. Нехай гетьман змусить простих мешканців його гетьманату, які живуть з транспорту, широко платити якусь дрібницю, яку називають податками. Механіків та ремісників, а також слуг народу, які живуть працею рук. Він може змусити працювати на себе один день кожного місяця. Нехай він не ріже власний корінь, не стягуючи податків, ані корінь інших людей через надмірну жадібність, борбаючи власний або їхній корінь, він робить себе або їх нещасними. Нехай гетьман, уважно розглянувши кожну справу, буде нечесно і різким, і лагідним, бо гетьмана, який є і різким, і лагідним, високо шанують. Коли він втомиться від перевірки справ людей, нехай посадне це місце правосуддя свого головного радника, який повинен бути знайомий із законом мудра Гелен, самоприборканим і походитиме із шляхетної сім'ї. Влаштував таким чином справу свого уряду, він ревно і ретельне захищатиме своїх підданих. Той монарх, підданих якого розбійники, тобто Дасію, вивозять з його королівства, поки вони голосно кличуть на допомогу. А він та його слуги народа принишкло дивляться мертвий, а не живий. Гетьман. Найвище обов'язок шатрія захищати своїх підданих, бо гетьманаки користуються нагородами, щойно згаданими, зобов'язані виконувати цей святий обов'язок. Перевіривши в останню нічну варту, здійснивши обряд особистого очищення, зібравшись розумом, прийнявши жертви у вогні. І, поклонившись брамінам, він увійде в зал зборів, який повинен мати знаки, що вважаються сприятливими для житла. Перебуваючи там, він повинен задовольнити всіх підданих, які приходять до нього ласкавим прийомом, а потім відпустити їх. Відпустивши своїх підданих, він радитиме, радитиметься зі своїми радниками. Піднявшись на задню частину пагорба чи тераси і відійшовши там у самотнє місто або в безлюдний ліс, нехай він радиться з ними непомітно. той гетьман, чи таємні плани інші люди, хоча і зібрані з цією метою не виявлять, буде насолоджуватися цілою землею, навіть якщо він буде бідним на скарби. На час наради нехай він виведе недоуків, німих, сліпих та овцинованих тварин, дуже старих чоловіків, жінок орків, хорих на тих, хто не має кінцівок. Такі жалюгідні особи також тварина, особливо жінки. Зраджує таємні радість. є причини він повинен бути обережний щодо них. Опівдні або опівночі, коли він душевно та тілесно стомиться. Нехай він обмірковує або сам із собою, або зі своїми радниками, доброчесність, задоволення та багатство. Про примирення у досягненні цих цілей, які протистоять один одній, одна одній, про видання його доньок заміж та про утримання його синів від шкоди про відправку послів, про завершення починань вже розпочатих, про поведінку жінок у його гаремі та про дії його шпигунів. Про всі восьмі частині справи та п'ять видів шпигунів, про доброзичливість чи ворожнечу та поведінку коло його сусідів він повинен ретельно розмірковувати про поведінку середнього принца, про вчинки того, хто прагне завоювання, про поведінку нейтрального короля та про ворога. Нехай старана розмірковує. Ці чотири складові прокриті форми, коротко кажучи, знову коло сусідів. Крім того, перераховано вісім інших у приписів державної політики і таким чином загалом проголошена 12. Радник, гетьманат, фортеця, скарбниця та війська. Це ще п'ять складових елементів кола, адже вони згадуються в зв'язку з кожною з перших 12, отже, складають ціле коло. Коротко кажучи, із 72 складових частин. Нехай гетьман вважає за ворога свого найближчого сусіда та прихильника такого ворога, а дружнім найближчого сусіда його ворога і нейтральним гетьмана, окрім цих двох. Нехай він подолає їх усіх з допомогою чотирьох доцільних засобів примирення та решти. вагнерцями, чи то одним, чи спільно, або відвагою та політикою самостійно. Нехай він постійно думає про шість заходів королівської політики. А саме союз, війну, похід, привал, поділ армії та пошук захисту. Ретельно розглянувши справу у руках, нехай він вда... вдасться до вичікування або маршу, союзу чи війни, поділу своїх сил або пошуку захисту залежно від випадку. Але гетьман повинен знати, що існують два віди союзів і воїн, так само як два походи та вичікування. І два випадки для пошуку захисту. Союз, який дає нинішні та майбутні переваги, повинен мати два види: саме те, коли йдеш спільно з союзником, і навпаки, коли союзники діють окремо. Війна проголошується в два види, а саме яка проводиться в сезон або не в сезон. Самостійна і для власних цілей, яка ведеться з помсти за шкоду заподіяного другу. Похід для нападу кажуть подвійний, а саме, що здійснюється одним, коли раптом виникає невідкладна справа, і який здійснюється тим, хто перебуває в союзі з другом. Вичікування позначається двома видами, а саме тією особою, котра поступово була ослаблена долею чи наслідком колишніх вчинків, і тією, котра прихильна до друга. Якщо війська зупиняється в одному місці, а її володар в іншому, щоб досягти певної мети, це знайомий з чеснотами заходів королівської політики називають подвійний поділ сіл. Пошук притулку проголошується двома видами. По-перше, з метою досягнення переваги, коли когось переслідують вороги, по-друге, щоб стати відомим серед доброчесних, як сталених могутнього гетьмана. Коли гетьман знає, що якийсь майбутній час його перевага є певна, що на дану мить він зазнає невеликої шкоди, тоді нехай він вда... вдається до мирних заходів. Але коли він вважає, що всі його піддані надзвичайно задоволені, що він є найвищим при владі, то нехай він веде війну. як жалка пташеня в дрябце, і не пробачив він церков побідних гір, став доли для лаших своїх оберне море гнів, біч небес, відкриму шлях торить. Чувак! пітьми сердець тримає спис судьби. О! пояса, буряки лимаша дівчат готують. І ватри до небес, ми мчимо Херсонес, Рунвістовський пеан, Хаймар співає, крепче тут, під ногою палив його дата. Просить Тут тобі чорнобайський зір. Над нами кривавий бандериця, без шану мордорський танк, без правил вище голодний час, хай блекаут поховає вас. серце бій, Крим гільду полюбить, весілля ні білуги буде тризнай. За вікни та любов, пролється кроту кров, і юнтера глава, за батько хилі, горлом кров, повержен геть волна хто же нас поведе в Мордора Молота? Над нами кривавий бандерицяк, без жалю спалив твій мордорський знак, без правил вижи час, хай плекає. Out war, da war, yeah, war. чорно-байфір. Над нами кривавий бандери, так, без жалю схвалить Бордорці так без правил, ми же голодний час, хай блекаут паковає. Над нами кривавий бандеритяк, без жалю волинський бордорський банк, без правил вижи голодний час, хай блекаут паковає, хай блекаут паковає. коли він знає, що його власне війська радісна на вигляд і сильна, на його ворога навпаки, тоді нехай він виступає проти свого ворога. Але якщо він дуже слабкий в колісницях і в'ючнях, а також у військах, то нехай він обережно вичікує, послідовно втихомірюючи своїх ворогів. Коли гетьман знає, що ворог сильніший у всіх відношеннях, то тобто нехай розділить своє військо і таким чином досягне своєї мети. Але коли він дуже вразливий для нападу сил ворога, тоді нехай швидко шукає захисту праведного, могутнього гетьмана. Тому гетьманичу, який стримуватиме обох його вироломних підданих і війська орків, нехай служить з усіма зусиллями як гуру. Коли на такому стані він бачить, що зло спричинене таким захистом, нехай він не вагаючись, вдається до війни. Усіма чотирма прийомами політики Гетьманич повинен улагодити справу так, щоб ні друзі, ні нейтральні, ні вороги не перевершили його самого. Нехай він повністю розгляне майбутнє та негайне результати всіх починань, а також добрі та погані сторони всіх минулих дій. Той, хто знає добро і зло, які будуть наслідки його вчинків у майбутньому, швидко приймає рішення для сьогодення і розуміє наслідки минулих вчинків, не буде переможений. Нехай він влаштовує все таким чином, щоб жаден союзник, жаден нейтральний або ворог не могли йому нашкодити. Це підсумок політичної мудрості. Але якщо гетьман здійснює похід проти ворожого гетьманату, то нехай він поступово нижче, нижче згаданим чином наступає проти столиці свого ворога. Нехай гетьман здійснить свій похід у чудовий місяць Марга Ширша або місяць Пхалгуна та Кайтра. Відповідно до стану його війська, навіть у інші часи, коли він має цілковиту перспективу перемоги, або коли лихо спіткало його ворога він може наступати на нього. Але належним чином влаштувавши усі справи своєму першому гетьманаті. А що стосується походу, забезпечивши базу для своїх операцій і, відповідно, відправивши своїх шпигунів, розчистивши три види доріг і зробивши своє шесте частини війська дієвим нехай неквапливо рухається в порядку, передбаченому для ведення війни проти столиці ворога. Нехай він пильно стережиться друга, який таємно служить ворогу і проти перебіжчиків, які повертаються з табору ворога, бо такі люди найнебезпечніші вороги. Нехай він марширує своєю дорогою, розташувавши свої війська, як посох, тобто видовжено, або як віз, тобто клином, або як вепр, тобто в ромбі, або як макара, тобто у двох трикутників, з'єднаними вершинами. Або як вістра, тобто у довгій лінії, або як гаруда, тобто у ромбоїді здалека розширеними крилами. З будь-якої сторони, з якої він очікує небезпеку, нехай у цьому напрямку він збільшує свої війська, і нехай завжди сам табориться у шикуванні, схожому на лотос. Нехай він розподілить місця головнокомандуючого, підлеглого генерала і вищих офіцерів у всіх напрямках, і нехай повертає свій фронт у той бік, звідки він боїться небезпеки. З усіх сторін нехай розташує війська, на які він може покластися, з якими домовлені сигнали, які є досвідченими як у підтримці нападу, так і в нападі, безстрашні та віддані. Нехай він поставить невелику кількість воїнів битися в тісних лавах. За своєю волею нехай збільшить кількість вільними рядами, або нехай дасть їм битися, розташувавши невелику кількість на вістрі лави, а більшу кількість у лаві блискавка тобто у ваджрі зброї індри. На рівні землі нехай він б'ється колісницями та кіньмі, в обмежених водою місцях з човнами та слонами, на землі вкритій, вкриті деревами та чагарниками, луками, на горбистій землі мечами, щитами та іншою зброєю людей, народжених в Курокшетрі, Мацьях, Панчалах і тих, які народилися в Шурасені. Нехай він поставить битися в бойових з бойових колісниць, а також інших, котрі високі і світлі. Після розташування своїх військ він повинен захочувати їх безпосередньо і ретельно оглядати. Він також повинен відзначити поведінку воїнів, коли вони вражають ворога, коли він осаджуватиме цього ворога у місті, нехай сидить у таборі, вимотує його королівства і постійно псує йому, йому траву, їжу, паливо та воду. Так само нехай він знищує водойми, вали та рови, і нехай атакує ворога з зненацька і тривожить його вночі. Нехай він спонукає до постання тих, хто відкритий для таких спонукань. Нехай йому повідомляють про вчинки його ворога, і коли доля сприятлива, нехай б'ється без страху, намагаючись перемогти. Він повинен, однак, намагатися завоювати своїх ворогів примиренням, практичним подарунками та шляхом розбрату, що використовується окремо або спільно, і ніколи не б'ється, якщо цього можна уникнути. Бо коли двоє гетьманичі б'ються, перемога і поразка в битві, яку чи досвід непевні, нехай отже уникає сутички. Але якщо навіть ці три вище згадані виверти невдалі, то нехай він належним чином, докладаючи зусиль, бореться таким чином, що він міг цілком перемогти своїх ворогів. Коли він здобув перемогу, нехай належно поклоняється богам і шанує праведних брамінів, нехай дарує звільнення, нехай проголошує обіцянки безпеки але повністю засувавши бажання всіх завойованих, нехай розмістить там родича, переможеного правителя на троні, нехай нав'яже йому умови. Нехай зробить впливовими законні звичаї мешканців, як вони призна... призначені бути, і нехай вшановує нового короля та його головних слуг дорогоцінними дарами вилучення бажаного майна, яке викликає невдоволення та його розподіл, що викликає задоволення, є рекомендованим, якщо воно чиняться у належний час. Усі починання у цьому світі залежать як у відповідності до долі, так і від людських зусиль, але серед до цих двох шляхів доля незбагнена у випадку ж людських зусиль дії можливі. Або гетьман скине до завивання, вважаючи дружбу, золото і землю потрібним результатом походу, може старано напіклуючись, помиритися зі своїм ворогом і повернутися до свого королівства. Звернувши належну увагу на будь-якого гетьмана в колі сусідніх держав, який може напасти на нього з тилу, і на його прибіжчика, який виступав проти останнього, нехай завойовник захистить плоди походу від гетьманича, якого він атакує, чи ж він, можливо, став доброзичливим, чи ж залишився ворожим. Отримуючи золото і землю, гетьман зростає не тільки сілість, які завдяки міцному другові, який, хоча й слабкий, може стати могутнім у майбутньому. Слабкий друг так само схвалюється, який є праведний і вдячним, народ, якого задоволений, який прихильний і наполегливий у своїх починаннях. Мудрий оголошує то небезпечним ворогом, котрий є мудрим, знатного роду, сміливий, розумний, щедрий, вдячний і міцний. Поведінка гідна арія, знання людей, хоробрість, співчутливий характер і велика щедрість це чесноти нейтрального, у котрого можна шукати прихильності. Нехай король, не вагаючись, покине заради себе навіть країну сприятливу, радючу і прийнятну для збільшення худоби. У часи потреби нехай він береже своє багатство. За рахунок свого багатства, нехай він береже свою дружину. Нехай він у будь-якому випадку береже себе навіть, відмовляючись від своєї дружини та свого багатства. Мудрий гетьман, бачиш, всілякі напасті жорстко долають його одночасно. Повинен спробувати всі чотири доцільні засоби, чи, чи, чи разом, чи окремо, щоб врятувати себе. Про особу, яка не має працівників, про справу, яку слід здійснити, про всіх працівників разом, про ці три, нехай він розмірковує і прагн досяг своїх цілей. Порадивши з е, таким чином з своїми радниками з усіх тих питань, виконавши вправи і вимовшись після цього, гетьман може увійти в гарем опівдні, щоб пообідати. Та він може їсти їжу, яка була приготовлена вірними, непідкупними слугами народу, які знають належний час для обіду які було добре перевірене і освячене священими текстами, що знищують отруту. Нехай він змішує всю їжу з ліками, що є проти отрутна таме, і нехай завжди буде обережним, носячи каштовне каміння, що знищує отруту. Добре перевірене жінки, чи, чиє вбрання та прикраси було обстежені, нехай уважно прислуговують йому віялами, водою та пахощами. Подібним же чином нехай він обере стас до своїх візків, ліжок, сидінь, купілі, одягу та всіх своїх прикрас, пообідавши, він може розважитися з дружинами в гаремі. Але коли він порозважився, він мусить у належний час знову подумати про державні справи прикрашене державними шатами. Нехай він знову оглядає його воїнів, усі його колісниці та в'ючних тварин, зброю та спорядження. Виконавши свої присутінкові молитви, нехай він добре озброєний, послухає у внутрішніх покоях справи тих, хто робить таємні доповіді і своїх шпигунів. Але переходячи до іншої таємної світлиці та звільняючи цих людей, він може увійти в гарем в оточенні жінок служниць народу, щоб знову повечеряти. З'ївши там щось у друге освіжився звуками музики, нехай він іде відпочивати та стане у належний час вільний від утоми. Король, який має гарне здоров'я, повинен дотримуватися цих правил, але якщо він не схильний, він може довірити всі ці справи своїм слугам. Розділ 8. Гетьман, прагнучи розслідувати справу закону, повинен увійти до свого суду, зберігаючи гідне поводження разом із брамінами та досвідченими радниками. Там, сидячи або стоячи, піднявши праву руку без показовості в одязі та прикрасах, нехай він розгляне справи позивачів. Щодня вирішуючи одну за одною усі справи, які підпадають під 18 заголовків закону, відповідно до принципів, вироблених із місцевих звичаїв і від приписів священного закону. З тих заголовків першим є несплата боргів, потім далі друге внесок і застава, третє продаж без права власності. Четверте стосунки між учасниками та повернення дарунків. Шоста невиплата платні, сьома невиконання угод, восьме скасування купівлі, продажу, дев'яте суперечки між власниками худоби та його слугами народу. Суперечки щодо меж, напад та наклад крадіжка, грабіж та насильство. 15. Переляк. Обов'язки чоловіка та дружини. Розподіл спадщини. 18. Азартні ігри та ставки. Це у цьому світі 18 тем, що породжують судові процеси. спираючись на вічний закон, нехай він вирішує клопотання людей, які здебільшого змагаються за щойно згадані теми. Але якщо гетьман особисто не розслідує позови, то нехай він призначить вченого браміна для їх розгляду. Та людина повинна увійти до цього найвидатнішого суду у супроводі трьох засідателів і повністю розглянути всі причини, пред'явлені перед гетьманом, сидячи або стоячи. Де сидять троє браманів, обізнаних на мага вірі і вчене суддя, призначене гетьманом, вони називають це судом чотириликова брама. Але де справедливість, поранена несправедливість, а судді не виймають жало, та вони також вражені цим жалом несправедливості. Або в суд не слід входити, або мусить казати правду. Людина, яка або нічого не говорить, або говорить неправду, стає грішною. Якщо справедливість знищується несправедливістю, а правда брехні, поки судді дивляться, вони також будуть знищені. Справедливість, будучи зневажена, руйнує. Справедливість, будучи збережена, зберігає. Тому справедливість не повинна зневажатися, щоб зневажена справедливість не знищила нас. Бо божественну справедливість називають биком вріша, ту людину, яка її зневажає, куроте лам. Бога вважають людиною зневаженою як слуга народа. Нехай вона, отже, стерігається зневажати справедливість. Єдиний друг, який стежить за людьми навіть після смерті, є справедливість, бо все інше втрачається одночасно, коли тіло гине. Одна чверть вини несправедливого рішення припадає на того, хто вчинив злочин. Одна чверть на неправедного свідка, одна чверть на усіх суддів, одна чверть на гетьмана. Але там, де засуджений той, хто гідний осуду, гетьман вільний від провини, а судді врятований від гріха, вина падає на винуватця злочину лише. Брамін, який живе лише за назвою своєї касти або той, хто просто називається браміном, хоча його походження невідомо, може на задоволення короля тлумачити йому закон, але ніколи не шудра. Королівство того гетьмана, котрий дивиться, поки слуга народу встановлює закон опуститься низько, як корова в болото. Те королівство, де слуг народу дуже багато, яка вражена атеїстами і знедоленими двічі народженими. Незабаром повністю загина, уражена голодом і хворобами, зайнявши місце справедливості, прикривши своє тіло, поклонившися Богом охоронцям світ, нехай він, зібраний розумом, розпочне судовий процес. Знаючи, що доцільна чи недоцільна, що є чистою справедливості чи несправедливості, нехай досліджує справа позивачів згідно з порядком варн. За зовнішніми ознаками нехай він виявляє внутрішній характер людей за їх голосом, кольором, рухами, виглядом очима та жестами. Внутрішня робота розуму сприймається через вигляд, рухи, ходу, жести, промову та зміни в оці та обличчі. Гетьман захищає спадковане та інше майно неповнолітнього, доки той не повернеться з дому свого вчителя, або поки не перейде свій вік. Великогорський штаба, щоб здохла куриця двоглава. Впали два чи три когорських штаба, щоб здохла куриця кривава. Гей, Маріка, наша гетьманша, гей, Маріка, наша гетьманша, гей, Маріка, наша гетьманша, гей, Маріка, наша гетьманша. секретарів Крима, за Маріку і Караповіна, вижене всіх орнів без курілів. Але чаю, слава Василя, але з кого гесигалю три. my Подібним чином слід подбати про безплідних жінок, тих, хто не має синів, тих, родина яких вимерла, дружин і вдів, вірних їх володарям, і жінок, вражених хворобами. Праведний гетьман повинен карати як злодів тих родичів, які за життя привласнили власність таких жінок. Майно, власник якого зник, гетьман повинен зберігати як вклад протягом трьох років. Протягом трьох років власник може вимагати його після цього терміну. Гетьман може забрати це. Той, хто каже, це належить мені, повинен бути обстежений згідно з правилами, якщо він точно описує форму кількість знайдених предметів тощо. Він є власником і повинен отримати це майно. Але якщо він насправді не знає часу та місця, де воно було втрачено, його кольору, форму та розміру, він гідний штрафу рівного за вартістю заявленій речі. Тепер гетьман, пам'ятаючи про обов'язок добрих людей, може взяти одну шосту частину втраченого і згодом знайденого майна або одну десяту, або принаймні одну дванадцяту. Втрачене та згодом знайдене майно слугами гетьмана залишається на зберігання особливих посадовців. Тих же, кого король може засудити за крадіжку, він накаже забите слоном. Від тієї людини, яка справді скаже стосовно вкладу, це належить мені. Король може взяти одну шосту або одну дванадцяту частину. Але той, хто неправедно говорить, так буде штрафований на восьму частину його майна або рахуючи вартість зробленого вкладу на деяку меншу частину цього. Коли вчений брамін знаходить скарб, здане на зберігання в минулі часи, часи він може взяти навіть все з нього, бо він газда усього. Коли гетьман знаходить землі скарб давніх часів, нехай віддає одну половину брамінам, а одну другу половину поміщає у свою скарбницю. Гетьман отримав половину древніх скарбів та металів, знайдених у землі, з метою його захисту і тому, що він є володарем ґрунту. Майно, вкрадене злодієм, повинно бути повернено гетьманам, людям усіх варн. Гетьман, який використовує таке майно сам, бере на себе провину злодія. Гетьман, який знає священний закон, повинен вивчити закони варн, гаті, районів, гільдій та сімей і таким чином встановити особливий закон кожного. Бо люди, які дотримують своїх занять і дотримують свого особливого обов'язку, стають дорогими людям, хоча вони можуть жити на відстані ні гетьман, ні будь-хто з його слуг не повинен саме порушувати судовий процес або замовчити той, який був поданий їм кимось іншим. Тепер гетьман, пам'ятаючи про обов'язок добрих людей, може взяти одну шосту частину втраченого і згодом знайденого майна або одну десяту, або принаймні одну дванадцяту втрачене та згодом знайдене майно слугами народу залишається на зберіганні особливих посадовців, тих же, кого гетьман може засудити за крадіжку, він накаже забити слоном. Від тієї людини, яка справді скаже стосовно вкладу, це належить мені гетьман може взяти одну шосту або дванадцяту частину. Але хто, хто неправильно говорить так, буде оштрафований на восьму частину його майна. Або рахуючи вартість зробленого вкладу на деяку меншу частину цього. Коли вчений Брамін знаходить скарб, зданий на зберігання в минулі часи. Він може взяти навіть все з нього, бо він господар усього. Коли гетьман знаходить у землі скарб давніх часів, нехай віддає одну половину брамінам, а другу половину поміщає у свою скарбницю. Гетьман отримає половину древніх скарбів та металів знаданих у землі з метою його захисту і тому, що він є володарем ґрунту. Майно, вкрадене злодіями, повинно бути повернуто гетьманові. Людям всіх каст. Гетьман, який використовує таке майно сам бере на себе провину злодія. Гетьман, який знає мага віру, повинен вивчити закони варм, районів, гільдій та сімей і таким чином встановити особливий закон кожного. Бо люди, які дотримують своїх занять і дотримуються свого особливого обов'язку, стають дорогими, люд, лю, дорогими людям хоча вони можуть жити на відстані. Ні гетьман, ні будь-хто з його слуг народу не повинні самі порушувати судовий процес або замовчувати той, який був поданий їм кимось іншим. Як мисливець висліджує лігва пораненого оленя за краплями крові, так само гетьман, дізнається, на чиєму боці лежить правда, шляхом висновків із фактів. Під час судового розгляду він повинен приділяти повну увагу істині, об'єкту суперечки та собі. Далі свідкам місці, часу та зовнішнім ознакам, що, можливо, практикувалися доброчесними, такими двічі народженими людьми, відданими закону, те він повинен становити як закон, якщо це не суперечить звичаям країни, сіме та варн. Коли позичальники подає позов перед гетьманом про стягнення грошей з боржника, нехай змусить боржника сплатити суму, яку кредитор доведе, що вона має бути сплаченою. Будь-якими засобами, якими позичальник міг би отримати у власність своє майно так само за допомогою цих засобів він може примусити боржника і заплатити йому. За допомогою морального примушення, судовим позовом, спритним керуванням чи звичаєвим впровадженням. Кредитор може стягнути майно передане в позику і а поп'ята сила. Позичальник, який сам стягує своє майно з боржника, не повинен звинувачувати гетьмана у тому, що він повернув те що є його власним. Але тому, хто заперечує борг, підтверджений ваговими доказами, повинен наказати сплатити цей борг позичальнику та невеликий штраф відповідно до його умов. Що стосується відмов від боргу боржником, який був зобов'язаний у суді сплатити його, скаржник повинен викликати свідка, який був присутній, коли був, була надана позика, або надати інші докази. Позивач, який викликає свідка, який не був присутній при угоді, який відмовляється від своїх свідчень або не розуміє, що його висловлювання плутані або суперечні, або, або той, хто заявив, що має на меті довести згодом зміни його справи, або той, хто то або той, кого допитують по факту Належна заявленому ним самим і не дотримується цього. Або хто розмовляє зі свідками у місці, неналежному для такої розмови, або хто відмовляється відповісти на запитання, поставлене чи покидає суд. або хто, отримавши наказ говорити, не відповідає або не доводить того, що він стверджує. Знає, що є першим пунктом, а що другим, зазнає невдачі у своєму позові. Тому хто каже, у мене є свідки, і за наказом їх придивити не пред'являє їх, суддя повинен на цих самих підставах заявити відмову у позові. Якщо позивач не говорить, він може бути покараний фізично чи штрафом відповідно до закону. гріха не приходить без Луї Вуїтона, і за гріхи хай та ще побольше шмоток, шмоток, і хай перепише на мене усе своє радощів мого життя ти облишила мене, забрала геть усе. Горе! якщо обвинувачений не заявляє клопотання протягом трьох тижнів, він програв свою справу. У подвійному розмірі тієї суми, у якій відповідач неправдиво відмовляє або на яку позивач неправдиво заявляє, ці двоє людей, які порушили правосуддя повинні бути оштрафовані гетьманом. Відповідач, який, будучи представленим до суду позичальникам, допитаний, заперечує борг, повинен бути засуджений за його брехливість, принаймні трьома свідками, які свідчимуть у присутності браміна, призначенного гетьманом. Я повністю повідомляю, які люди можуть бути свідками за позовами позичальників і яким чином ці свідки повинні давати правдиві докази. Газди, чоловіки з синами та коріні, тобто місцеві, будь вони кшатрі ваші або слуги народу, є правомочними, якщо їх запрошує позивач давати свідчення, а не будь-якої які особи. Їхнім станом можете бути, крім випадків терміновості. Надійні люди всіх чотирьох варн можуть бути свідками в судових процесах. Люди, які знають весь їх обов'язок і позбавлені жадоби. Але нехай відкине тих протилежних, тобто поколотих, не повинні бути призначені свідками, хто зацікавлений в пазові. Ані знайомі друзі, товариші та вороги сторін, а також люди, раніше засуджені за неправдиве свідчення, а також особи, які страждають на важку хворобу, а не ті, хто заплямовані смертним гріхом. Гетьмана не можна робити свідкам ані ремісників та акторів, ані широтрі, ні учня мага віри, ані подвіжника, який відмовився від усіх зв'язків зі світом. Ні то, хто цілком залежний, ні то, хто має погану славу. Ні дасться ні то, хто слідує забороненим заняттям, ні літню людину, ні дітей, ні ту самотню людину, ні людину з найнижчих каст, ні позбавлено органів чуття. Ні надзвичайно засмученого, ні сп'янілого, ні божевільного, ні мученого голодом, ні чи спрагу, ні пригниченого втомою, ні мученого бажанням, ні гнівну людину, ні злодія. Жінки повинні давати свідчення для жінок, а для двічі народжених такі саме двічі народжені. Доброчесні шудри для шудр, а люди на нижчих каст, тобто поколоті, для поколотих. Але будь-яка особа, яка має особиста, особисті відомості про вчинене у внутрішніх кімнатах будинку або в лісі, або про злочин, що спричиняє втрату життя, може давати свідчення між сторонами. У разі браку належних свідків докази можна надати у таких випадках. Може надати таких випадках жінка, дитя стара людина, учень, родич, раб або слуга народу. Але судді, але суддя повинен розглядати докази дітей, старих людей чи хворих, які є схильними говорити неправдиве, як ненадійне, так само, як і людей з розкладами розуму в усіх випадках насильства, крадіжок та перелюбу, наклепів та нападів він не повинен допитувати правомочних свідків занадто суворо. При конфлікті свідків гетьман приймає як правдиві свідчення більшості. Якщо ж протиборчі сторони однакові за кількості тих, які вирізняються гарними якостями, при різниці ж між однаково поважними свідками тих, які найкращі серед двічі народжених. докази відповідно до того, що насправді було побачено чи почуто, є прийнятними свідок, який говорить правду в тих випадках, не втрачає ні духових заслуг, ні багатства. Свідок, який свідчить на зборах шановних людей тобто Оріан, усе, крім того, що бачив чи чув, падає після смерті з головою у пекло і втрачає небеса. Коли людина спочатку, яка не була призначена свідком, бачить або чує що-небудь і згодом, допитується, що до цього вона повинна заявити про це саме так, як бачила або чула. Одна людина, вільна від жадоби, може бути прийнята свідком, але не на навіть багато чистих жінок, бо розуміння жінок, можливо, коливається, ані навіть багато інших чоловіків, заплямованих гріхом. Що свідки заявляють цілком вільно, то слід прийняти на суді. Покази, котрі відрізняються від тих, які вони роблять недоречно, нічого не варто для цілі справедливості. Свідків, яких збирають у суді в присутності позивача та відповідача, нехай суддя вислухо вислухає, люб'язно закликаючи їх наступним чином. Те, що ви знаєте, має бути взаємно розглянуто в цей спосіб між двома людьми перед нами. Повідомте все по правді, бо ви є свідками в цій справі. Свідок, який говорить правду в своїх свідченнях, здобуває після смерті найпрекрасніші світи. А тут унизу неперевершену славу. Таке свідчення шанує сам Брама. Той же, хто дає неправдиве свідчення, міцно пов'язане путами варуни, безпомічний протягом ста існувань. Нехай отже, люди дають правдиве свідчення. Правдивістю свідок очищається, правдивістю зростає його заслуга. Отже, правду повинні говорити свідки всіх варн. Сама душа є свідком душі, і душа притулком душі. Не зневажайте власної душі, найвищого свідка людей. Небо, земля, води, чоловік у серці місяць, сонце, вогонь. Яма та вітер, ніч, двоє сутінків та справедливість знають поведінку всіх тілесних істот. Суддя, очищаючись, повинен запитати в день двічі народжених свідків, які також були очищені і стоять обличчям на північ і схід, дати правдиві свідчення в присутності. Зображення богів і браманів. Нехай він вислухає брам, брамана починаючи з говори, кшатря, починаючи з говори правду, вашу, застерігаючи його, згадуванням про його стада, зерно і золото. Щудру погрожуючи йому провиною кожного злочину, що спричиняє втрату Варни. Кажучи, які б місця мук не були призначені мудрагелям, вбивці Браміна, вбивці тому, хто зраджує друга і невдячна людині, будь твоєю долею, о слуга народу, якщо ти кажеш неправдива. Нагорода за всі гідні справи, які ти, добре чоловіче, зробив з миті твого народження, стануть часткою собак, якщо у своїй промові ти відступишся від істини. Якщо ти думаєш, о доброчесне друже, поважаючи себе, я сам знаю, що той мудрагель, який є свідком усіх доброчесних вчинків і всіх злочинів, постійно мешкає у твоєму серці. Якщо ти не розходишся з тим божественним ямою, сином Вайва Свати, яке живе в твоєму серці, тобі не потрібно ні відвідувати гангу, ні землю куру. Оголений і стрижений, мучений голодом і спрагою, і позбавлений зору, той, хто дає неправдиве свідчення, піде з горщиком просити їжі біля дверей свого ворога. Стрімка у цілковитій темряві грішний чоловік впаде у пекло, який допитаний у суді, відповідає на одне питання неправдиве. Той, хто суді неправедно розповідає про справу або стверджує факт, свідком якого він не був, нагадує сліпого, який ковтає рибу з кістками. Боги незнайомі з кращою людиною в цьому світі ніж тією, обізна душа, який не відчуває занепокоєння, коли вона дає свідчення. Дізнайся, одруже з переліку в належному порядку, скільки він знищує родичів, котрий дає неправдиві свідчення в кількох окремих випадках. Він вбиває п'ятьох брехливими свідченнями щодо дрібної худоби. Він вбиває дістьох. Брехливими свідченнями щодо тілят. Він буває сотню брехливими свідченнями щодо коней і тисячу брехливими свідченнями щодо людей. Неправдива говорячи у справі. Стосовно золота, він вбиває народжених і ненароджених. Брехливими свідченнями щодо землі він вбиває все. Отже, остерігайтеся брехливих свідчень щодо землі. Вони оголошують брехливе свідчення щодо води. Плотського задоволення з жінками всіх коштовних каменів, вироблених у воді, або складених з каменів, однаково нечесними, нечестивими, як брехню щодо землі. Позначивши відмінно все зло, яке породжується свідченнями, заяви відкрито все, як ти чув або бачив те. З браманами, які доглядають худобу, торгують, реміснікують, стають акторами або співаками, прислужниками чи ліхварями, суддя поводиться як із шудрами. У деяких випадках людина, яка хоч і знає факти відмінне, але дає такі неправдиві з побожного мотиву, не втрачає небес. Такі свідчення вони називають мовою богів, чи в рунвірі бути правдивим свідком. Кожного разу, коли смерть слуги народу ваші кшатри або брамна буде спричинена оголошенням правди, може бути оголошена неправдою, неправда, бо така брехня краще за істину. Такі свідки повинні пропонувати Сарасваті жертви вареного рису, тобто кару, які є священними для богині мови, таким чином виконуючи найкраще покаяння, щоб виправити провини в цій неправді. Або такий свідок може запропонувати згідно з правилом. Очищене масло на вогонь, читаючи тексти Кушманда або Рік веде, священні варуна. Розв'яжи о варуну найвище пута або три вірші водам. Чоловік, який не хворіючи, не дає свідчень у справі позики і подібний протягом трьох тижнів після виклику стане відповідальним за весь борг і оплачує десяту частину цілого як штраф гетьману. Свідкам, якому протягом семи днів після дачі показань трапляється лихо через хворобу, пожежу або смерть родича, повинен бути сплачений борг та штраф. бо таке лихо вважається доказом лжесвідчення. Якщо дві сторони сперечаються щодо справ, для яких відсутні свідки, і суддя не може по-справжньому встановити істину, він може мотивувати її протягом навіть Він може мотивувати її прояснення навіть присягою. І великих мудрагелів і богів клятви були прийняті з метою вирішення сумнівних справ. А Васіштха навіть присягнувся перед гетьманом Судасу, сином Пігавана. Нехай жадна мудра людина не присягає облудно навіть у дрібниці, бо хто облудно присягає, втрачений у цьому світі і по смерті. Жаден злочин, що спричиняє втрату варна, не вчиняється шляхом присяги. жінкам, речам кимось бажаним під час шлюбу, заради корму для корови чи палива, і на те, щоб показати милість браміну, нехай суддя змусить браміна присягати своєю правдивістю, кшатря своє колісниці або верховою твариною, його зброєю, ваші його телятами, зерном і золотом. І шудру прокляттям слуги народу на власну голову всіма тяжкими провинами. Тобто патакою. Або суддя може змусити сторону нести вагон чи пірнати під водою, або окремо торкатися голови своїх дружин та дітей. Той, кого палаючи вогонь не палить, кого водяні сили піднімають швидко. Хто не зустрінеться зі швидким лихом, повинен бути невинним, сили його клятви. Раніше, коли Вацу звинувачував його молодший брат, вогонь Шпигун світу не спалив навіть волоса його через його правдивість. Кожного разу, коли за будь-яким позовом подано неправдиве свідчення, нехай суддя скасовує рішення і все, що було зроблено, має вважатись скасованим. Докази дані з жадоби, неуважності, залякування, дружби, хиті, гніву, невигластва та дитячості вважаються недійсними. Я викладу в належному порядку відповідні покарання тому, хто дає неправдиві свідчення збуть якогось з цих мотивів. Той, хто лже свідчить через жадобу, буде оштрафований на тисячу пана. Той, хто це зробить через неуважність, найнижче покарання. Якщо людина це зробить через страх, два середні покарання будуть оплачені як штраф. Якщо він це зробить через дружбу у чотири рази більше на нижчу суму покарання. Той, хто це робить через хіть, хай заплатить у 10 разів від найнижчого штрафу. Але хто, хто це робить через гнів, утричі наступного або другого штрафу. Той, хто це робить через незнання, дві повні сотні. Але то, хто це робить через дитячість, сто пана. Вони заявляють, що мудрі прописали ці штрафи за лжесвідчення, щоб запобігти несправедливості та стримувати несправедливість. Але справедливий гетьман штрафує і проганяє людей трьох найнижчих варн, які дали неправдиві свідчення, але брамена він лише вижене. Мано, син Своямгу, назвав десять місць, за яким покарання може бути накладене у справах трьох нижчих варн. Але брамін виганяється неушкодженим із країни. Цими органами є живіт, язик, дві руки і по п'ята дві ноги, око, ніс, два вуха так само і ціле тіло. Нехай гетьман повинен повністю засувати мотив, час і місце злочину, а також врахувавши стан злочинця та природу злочину, накладе покарання на тих, хто цього заслуговує. Несправедливе покарання руйнує добре ім'я серед людей і славу після смерті. Та навіть у наступному світі призводить до втрати небес. Нехай отже остерігається завдавати його. Гетьман, який карає тих, хто цього не заслуговує, а не тих, хто цього заслуговує, наводить на себе велику ганьбу і після смерті занурюються в пекло. Нехай покарає спочатку м'яким застереженням, потім суворим декором. На третій раз після цього ж тілесною карою. Але коли він не може стримати таких правопорушників навіть тілесними покараннями, застосовує до них навіть усі чотири способи разом. Ті технічні назви певної кількості міді, срібла та золота, які зазвичай використовуються на комерційних справах серед людей, я повні, я повністю повідомлю. Дуже маленький шматочок, який видко, коли сонце світить крізь решітку, вона оголошить найменшу з усієї кількості. І назва неї трасарену тобто плаваюча частина пилу. Знає, що вісім трасарен рівні в обсязі до лікше. тобто яйцю воші. Три з, три з них одному зернятку чорної гірчиці, тобто рага сар шапа, а три з останніх насіння білої гірчиці. Чотири суварне це одна пала, а десять пала одна дхарана. Три, дві кришнали срібла, зваження разом слід вважати однією машака срібла. 16 із них роблять сріб, срібну дхарану або пурану. Але знає, що карша міді це карша пана або пана. Знає, що 10 дхар на срібло складають одну сатаману. Чотири суварни слід вважати рівними за вагою, нефти. 250 пана оголошується першим або найнижчим покаранням. 5 сотень вважаються середнім або серединним, але одна тисяча найвищим. 250 пана оголошуються першим або найнижчим покаранням. 5 сотень вважаються середнім, але одна тисяча найвищим. Борг, визнаний належним, відповідач сплачує 5 зі 100. Як штраф, якщо це буде заперечуватись, але доведено, то вдвічі більше. Це вчення ману. Перша руна. Я почув одне бажання. Я одну охоту маю. Щоб до співу готуватись, щоб почати швидше слова, щоб на голос взяти пісню, щоб наш рід співає здавна. На устах вже тані слова, мова поспіхом береться, на язик вона мій лине, рознімає мені зуби, золотий мій друже і брате, мій товаришу від малку, ти ходи співати разом, іди зі мною розмовляти. Ось тепер ми вкупі будем з двох сторін зійшовшись різних, сходимося ми дуже рідко, ми стриваємось нечасто в похйолі країні блідній, в північнім убогім краї. Положимо руку в руку, поєднаємо наші пальці, заспіваємо ми жвавіше і почнімо з пісень найкращих щоб їх слухали коханці, щоб почули друзі і браття. В плем'ї тім, що лід доходить в підростаючим народі. Ці слова ми відшуткали, ці пісні знайшли ми разом в поясі ремінів Вейно, в Ільмаліновинім горні, на мечі Кауком'єлі в Юкагайноновім луці, впокали студенім полі, в рівнинах каливали, тих пісень співав мій батько, як тисав, був топорище, їх мене навчала мати, як крутила веретену. Я тоді ще малятко, коли їх колін вертівся як молокосос дрібненький, як сісун малий молочний. Не забракло слів. На сампо замовлянь на льовхі досить. В тих словах старіло сампо, від тих чарів щезла льовхі, віпунен умер у співах в мір в забавах Лемі Є чимало слів ще інших, слів заклять. Що я навчився, що зібрав їх на дорозі, що вломив їх у лісочку, що в кущах понатінав я, що з гілок понабирав я, що кубнув собі у травах що підняв собі на штешці. Як ходив ще пастушатком, ще хлоп'ям на пасовисько, де морік, намет багатий, де горбочки золотисті, ішов за черною моріки, епірісте кімо поруч. Сам мороз мені дав співи, дощ мені пісень приносив їх мені навіє вітер, їх морські, принесли хвилі, а птахи слова складали, дерева творили мову. Я в один клубок змотав їх, я в одну зв'язах їх в'язку, я поклав клубок на сані, на санки поклав в'язку я в'язку, я привіз їх до оселі, у санках привіз до клуні, я в каморі на бантині, їх сховав скарбонці мідні, пісні довго на морозі, довго в схованці лежали. Чи мені пісні з морозу, співу з холоду не взяти, чи не внести в хату скриньки, чи скарбонку не поставить? на ослін під гарні банти, під оцим гарненьким дахом. Чи відкрить пісень скарбонку, скриньку, що що повно співу, розмотати весь клубочок, розв'язати вуслик в'язки, гарну пісню заспіваю, заспіваю, залунає вона любо, якщо пивом почастують вгоноблять ячминим трунком. А коли не буде пива, не дадуть п'яного чола, заспіває наче серце, запиваючи водою. Щоб цей вечір був веселий, щоб цей день скінчився любо, і щоб радищами ранок день новий у нас почався. Кажуть, так чував наразі, чув, що в пісні так співають. Ночі йдуть одна по одній, по, поодинці дні нам світять. Був один і Вейнімянін, цей одвічний чаромовець, що донька повітря каве, то його матуся рідна, льонотар ільмі доня та дочка творіння гарна, дівувала безганебна всі свої дівочі літа в наповітряній країні на рівнінах плоскорівних занудила пана світом, дівувати їй обридла, вікувати самотою, жити дівою доскону в наповітряній країні на розложистих постелях. От на діл зійшла та пана і спустилася на хвилі на хребти прозорі моря, на площину безбережну, аж дмухнув сердітий вітер, та знялася від сходу буря, Пойнялося шумом море, піднесло, піднеслись високо хвилі, захитала вітром пану, хвилями її горнула, загойдала в синім морі. На покритих шумом хвилях вітер пліт надув дівчині вагату, дали дало їй море. Тяж вона в собі носила в череві твердим, вагітним 700 літ, а може більше, 9 аж віків людині. а дитина не знайшлася, ще не створена, не вийшла. Матір вод носила в морі то на схід, а то на захід, то на південь, то на північ, то до всіх сторін небесних мордувалась вона тяжко, а грубим черевом на морі. А дитина не знайшлася, ще не створена, не вийшла, стала пана тихо плакать. І такі слова мовляти лихо дня моїм нещасним, горе мені не притулі. Я тепер чого добулась, що я вийшла із повітря, що мене штурляє буря, що мене гойдає хвиля на просторі водяному, на хвилястому безмежі. Краще б я жила в повітрі, дівчиною пробула би, ніж я маю в цих просторах водом статися нама за матір. У життю тутешнім холод, порохи тут неспокійний, нудно тут мені блукати на одноманітній хвилі. Укко, мій високий Боже, ти що держиш ціло небо. Не борись, боржи, спуститись, поспішай тебе, благаю, дівчину порятувати, що не може розродитись. Поспішай берися швидше. Поспішай, бо дуже треба. Небагато часу плине, ледве мить одна минула, аж летить пригарна качка. Лине гоже птах в повітрі. На кубло глядить містини на свою оселю місця і на схід літає, на захід, і на південь, і на північ, та знайти не може місця ні придатної містини, де сплела собі кубельце, до собі оселю мало б, політала, обдивилась, загадалась і сказала, як поставлю дім на вітрі, на воді збудую хатку, то зруйную хатку вітер, понесуть домівку хвилі, Тепачуля та дочка повітря красна, підвеле, підвела плече із моря, виставила з хвиль коліна, щоб кубло змастила качка, щоб собі оселю мала. Качка, гожий птах нарешті, політала, обдивилась, враз побачила коліно серед хвиль на синім морі, прийняла його за пагорб, за моріг взяла зелений, політала, обдивилась, на коліна сіла впала, там кубли собі луштує, золоті, коли там яйця, шестеро яєць із злата, сьомо ж яйко із заліза, сіла квочкою на яйця, нагріва, горбок коліни день сидіть, сидіть ще й другий, та сидіть ще ж і третій. Заважає мати моря та дочка повітря красна, помічає, що зігрілась, її шкіра і розпалилась, наче в полум'я коліно, і всі жили розтопились. Рухає вона колінам, затряслась від болю раптом. Так що яйця впали в воду у морські скотились хвилі, на друзки розбились в морі, та уламками розпались, не загибли яйця в морі, тріски в водах не пропали, тільки красно відмінились, сформувались по-новому із яйця самого споду, суходіл. Земля постала із яйця з гори самої став високий склеп небесний. Із жовтка з його вершини стало в небі сонце ясне. Із балка з його вершини став на небі срібний місяць, із рябенького в яєчку зорі в небі зазоріли, і з темненького в яєчку на повітрі хмари стали. Час минає пруд колине, рік по рокові збігає з молодим сіянням сонця, з юним блиском місяцевим. Матір вод все плаває, плава, та дочка повітря красна до подрімли дрімливих хвилях моря, по морській туманній площі. Простяглись під неї води, а над нею небо ясне. На дев'ятий рік, нарешті, мабуть, на десяте літо, з моря голову піднесла, підвеле чоло над хвилі, почала творити створіння. Утворять утвори стала на хребтах прозорих моря на просторі вод безмежних, там, де руку простягала, зараз виступи створились, де було, ногою ступить, ями вириє для риби. Де ж у воду опускалась, глибочинь ставала глибша, де землі торкалась боком рівний берег, там простягся дотикалась де ногою, стали заводі лососям, головою доторкалась там. Саги малі ставали, відплила від суходолу та на хвилях зупинилась, споруджала скелі в морі від очей укриті рифи, щоб човни там розбивались, і щоб гинули там люди. Утворилися вже виспи і постали в морі скелі, вітряні стовпи піднеслись, і стопи і поля зробились, замережило каміння та минулися баскети. Та ще вічний співотворець Вейнімейнін не вродився, старий певний Вейнімейнін в тілі матери блукає, поспіль цілих літ аж 30. Саме стільки зим блукає по дремливих хвилях моря, по морській туманній площі. Погадав, поміркував він, аж як же бути, як тут жити, в просторі, де завжди темно, в недогіднім скорбнім місці, де світ сонця не сягає, світла місяця не видно. Він такі слова мовляє, і таку промовив мову. Сонце місяць суєвозе, що на небі понеситі із дверей мене незнаних, із затворів незвичайних, із кубла цього малого, із цього тісного житла. Дайте мужеві свободу, дайте волю ви дитині, щоб я бачив місяць в небі щоб на сонце я дивився, щоб на воза позирав я, поглядав на зорі ясні, не пустив на волю місяць і не визвало сонце. Стало жить йому так важко, так життя йому обридло. Він торкнув фортечну браму, проломив її мізинцем, костяний замок ламає пальцем лівою ногою до дверей повзе сміливо, на руках та на колінах, стрімголов у море кинувсь, повернув рукою хвилі, так лишився муж на морі, велетий на мокрій хвилі, років п'ять носивсь по морю, років п'ять та шість гойдався, та ще років сім чи вісім. Врешті він пливе на берег на сухий, безлісний горбік. На колінах він рачкує та спирається руками. Він підвівся, щоб бачить місяць, щоб на це подивитись, щоб на воза повзирати, щоб поглянути на зорі. Так родився Вейні Мені, всемогутній чаромовник. Так, дочка повітря кави свого сина народила. Наш ти дар святий, зараз розп'ятий Крим Бандерівський, ранений там де сонце путує, вітер досезов, Крим зове Азов. Там що кримчані гомонять, гей нацисти нас вінять. Старі для них не пощадимо, пам'ятаєм зраду ми поклон схайняши, Буде одразу втоплено в параші. І на пляжах Ялти серед прибуватних, Труповорків так смертю славно. Позика може передбачати збільшення свого капіталу за відсотки, дозволені васішкою, і брати щомісяця 80-ї частини сотні, тобто 15% з позики. Або пам'ятаючи про обов'язок добрих людей, він може дати 2 і сотні щомісячна, бо той, хто бере два із сотні, не стає грішником е, заради наживи. Лише два зі ста, три, чотири і п'ять, а не більше він може приймати щомісячні відсотки відповідно до порядку вард. Але якщо дана вигідна застава, тобто та, від якої накопичується прибуток, він не отримуватиме відсотків за позику, також він не може, зберігаючи таку заставу протягом дуже довгого часу, давати її або продати. Застава лише для її збереження повинна використовуватися примусово. позакадають, так використовуючи її, мусить відмовитися від своїх цілих відсотків, або якщо вона була зіпсована в результаті використання, він повинен задовольнити власника шляхом сплати її початкової ціни. В іншому випадку він вчиняє крадіжку застави. Ні застава, ні вклад не можуть бути втрачені з часом. Обидва вони підлягають відновленню, хоча і залишаються довго у заставі. Речі, що використовуються з дружньої згоди, корова, верхоблюд, верховий кінь та звір, призначені для об'їджання, ніколи не втрачаються для газда. Але загалом, яке б майно власник не бачив використованим іншим протягом 10 років, хоча і присутній він нічого не каже, те майно він не поверне. Якщо газда не блазень, не неповнолітній, і якщо його майном використовується інший, на його очах воно втрачено для нього за законом. Ворожий газда зберігає це майно. Застава, межа, майно немовлят, відкритий вклад, запечатаний вклад. Жінки, майно короля та багатства Шротрі не втрачаються внаслідок ворожого використання. Блазень, який використовує заставу без дозволу власника, повинен перерахувати половину своїх відсотків як компенсацію за таке використання. У грошових операціях відсотки, що виплачуються одночасно не в розстрочку ніколи не повинні перевищувати подвоєнного основного боргу. На зерно, фрукти, шерсть на або волосся. Звірів носів він не повинен перевищувати 5 разів початкової кількості. Передбачено відсотки, що перевищують законну ставку суперечать закону і не можуть бути повернуті. Вони називають це лихварським засобом позики. Позикодавець не має в жодному разі прав на більше ні п'ять із сотні. Нехай він не бере відсотків поза роком, а також таких, які не затверджені, а також складних відсотків, періодичних відсотків, обумовлених відсотків та фізичних відсотків. Той, хто не має чи можливості складити борг у встановлений час, бажає укласти нову угоду, може продовжити угоду після сплати належних відсотків. Якщо він не може сплатити гроші, що підлягають відсоткам, він може вставити в оновлену угоду. Він повинен сплатити стільки відсотків, скільки можуть бути належними. Хто, хто уклав контракт на перевезення вантажів возом за гроші і погодився на певне місце чи час не пожинає це винагороди, якщо не дотримується передбаченого місяця та часу. Яку би ставку не встановлювали люди, які є знавцями морських подорожей і здатні обчислити прибуток відповідно до місця, часу та предметів, що привозяться? те має законну силу в таких випадках стосовно платежу, який буде здійснено. Людина, яка стає поручителем у цьому світі за появу боржника, а не робить цього, сплачує борг із власного майна. Але гроші, які зобов'язані поручительством або марно обіцяне, або втрачені під час гри, або захмільне, або залишене несплаченим штрафом за податком чи митом, син сторони, яка його заборгувала, не зобов'язаний платити. Це, що я згадана правда, поширюється на випадок поруки лише, якщо поручитель виплати помре, суддя може змусити навіть його спадкоємця сплатити борг. За рахунок чого тоді те, що після смерті поручителя потім виплачує інше, справи якого цілком відомі. Позакадаєць може в деяких випадках згодом вимагати борг у спадкоємців. За рахунок чого тоді те, що крім виплати, якщо поручитель отримав гроші від від того, за кого він взяв заставу і мав грошей достатньо, щоб заплатити, то спадкоємець, який їх отримав, виплатить борг зі свого майна. Це встановлено правило. Угода, укладена особою у хмільному стані чи божевільною, чи чашко розладена хворобою тощо, або повністю залежною дитиною або дуже старою людиною, чи неуповноваженою стороною, не дійсна. Та угода, яка була укладена супереч закону або встановленій поведінці доброчесних, не може мати законної сили, хоча вона і може бути встановлена шляхом доказів. Шахрайську заставу чи продаж, шахрайський дарунок чи схвалення також будь-яку справу, коли він виявляє шахрайство, суддя оголошено дійсною. Якщо боржник помер і позичні гроші були витрачені на сім'ю, вони повинні бути сплачені родичами з власного статку, навіть якщо вони розділені. Навіть особа, яка цілком перебуває на отримання, укладає угоду на користь сім'ї. Господар будинку, незалежно чи проживає він у своїй країні чи за кордоном, не скасує її. Щодо на силою, що використовується силою, також що була скована силою і всі інші справи, здійснені силою ману, визнав недійсними. Троє страждають заради інших, свідки, поручитель та судді. Але четверо збагачують себе через інших. Брамін, позакадавець, торговець і гетьман. Жаден гетьман, яким би бідний він не був, не повинен брати нічого, що не слід брати. І він хоч би заможним не відмовляється, беруч те, що йому слід узяти, будь то навіть мале. Внаслідок того, що він узяв те, що не слід брати, або відмовився того, що слід брати, гетьман буде звинувачений у слабкості і загине в цьому світі та після смерті. Нехай Гетьманич відтак, подібна ямі, не прислухаючись до власних симпатій і антипатій, поводиться точно так само, як яма, придушуючи свій гнів і приборкуючи себе але того недоброзичливого гетьмана, який у своїй нерозумності вирішує несправедливо, його вороги незабаром підпорядковують собі. Якщо, підкоряючи любов і ненависть, він вирішує причини згідно із законом, серце його підданих привертається до нього, наче річки, що пливуть до океану. боржника, який скарається королю на те, що його позакадають, стягує борг незалежно від суду. Гетьман змушує сплатити як штраф одну чверть суми, а його позакадавцю належні гроші. Навіть особистою працею. Боржник повинен відшкодовувати те, що він вин повинен своєму позакадавцю. Якщо він з касти або нижче, але боржник вищої касти повинен платити це поступово, коли він щось заробляє. Згідно з цими правилами, нехай гетьман рівно вирішує між людьми, які суперечать один одному у справі, яка доведена свідками та іншими доказами. Розумна людина вносить вклад лише людині з доброї родини, доброї поведінки, добре знайоме із законом, правдивій, яка має багато родичів, заможній і шанованому арію. Яким би способом людину не продавали щонебудь у руки іншій, Таким самим чином повинна бути повернута та сама річ власнику. Як доставлено було, так мусить бути повернено. Той, хто не повертає вкладу вкладнику на його прохання, може бути засуджений суддею із за відсутності вкладника. У разі відсутності свідків. Нехай суддя по-справжньому дасть золото тому відповідачу під якимось приводом. Через шпигунів відповідного віку та зовнішності, а потім вимагає його назад. Якщо відповідач поверне його в тому вигляді, в якому він був узятий під заставу, на ньому не буде нічого з цього опису, в чому його звинувачують інші. Але якщо він повертає на те золото, яке слід тим шпигунам, то він буде змушений примусово відновити обидва вклади. Це встановлена норма закону. Відкритий або запечатаний вклад ніколи не повинен повертатися близькому родичу. Вкладника протягом життя останнього. Бо якщо отримувач помре, не доправивши його, вони втрачені, вважаються повернутими власнику, але якщо він не помре, вони не втрачені. Але застава заставоотримувач, який за власним бажанням повертає їх близькому родичу померлого вкладника, не повинен переслідуватися за них гетьманом або родичами вкладника. І у сумнівних випадках він повинен спробувати отримати цю річ дружніми засобами не вдавшись до виверту чи розслідуючи поведінку заставоотримувача, він повинен вирішити справу м'якими засобами. Таке правило для повернення всіх тих відкритих вкладів. У випадку запечатаного вкладу заставоотримувач не зазнає засудження, якщо лише він чогось не взяв. Вклад, викрадений злодіями або змитий водою чи спалений вогнем. Застава отримувач не зможе зробити його корисним, якщо він не взяв його частину собі. Того, хто привласнив заставу, того, хто просить про це, не зробивши цього суддя випробовуватиме всіма ріжними способами та присягами, передбаченими у магавірі. Той, хто не поверне заставу, той, хто вимагає того, чого він ніколи не вносив. Повинні бути покарані як злодії або змушені заплатити штраф рівний вартості збереженої або заявленої речі. Гетьман повинен змусити того, хто не відновить відкрити вклад, і так само, хто зберігає запечатаний вклад, сплатити штраф рівний його вартості. Людина, яка облудним засобом заволодіє чужим майном, повинна бути привселю карана ріжними засобами тіл покараннями разом із своїми співучасниками. Якщо вклад певного опису чи кількості хтось бере під заставу в присутності певної кількості свідків, він повинен знати, що він саме такий за описом та кількістю застава отримувач, який робить неправдиву заяву щодо цього для штрафу. Але якщо що-небудь доставляється або отримується приватно, це повинна бути приватно повернуто. Яка застава була, такою повинна бути зворотна доставка. Таким чином, нехай король вирішує причини щодо вкладу та дружньої позики для використання, не виказуючи надмірної суворості до застава утримувача. Якщо хтось продає майно іншої людину, не будучи власником і без згоди газди, суддя не допускає то злодія, хоча він може і не вважати себе злодієм, за свідка у будь-якому випадку. Якщо кривник я родич трафу на 600 пан, якщо він не родич і не має виправдання, він буде винен у крадіжці. Подарунок або продаж, зроблені кимось іншим, крім газди, повинні виратися недійсними. Згідно правила судового розгляду, якщо володіння явне, але жодного права власності не розріжняти, так право має бути доказом власності а не володіння. Таке усталене правило. Якщо справжнього газди не буде, покупець, будучи виправданий публічним продажем, повинен бути звільненим гетьманом без покарання, але колишній газда, який втратив рухоме майно, отримає його назад від покупця. Один товар, змішаний з іншим, повинен продаватися як чистий, а поганий як гарний не менший, ніж відповідна кількість або вага. Ніщо небудь, що нема в руці або приховується. Якщо після показу однієї дівчини нареченому видають іншу, він може одружитися з ними обома за ту саму ціну. Так На Бескідах, в Альпах висі, чічка квітне чарівна, зберігає спокій райку, канцлеру в льдах вірна. У Валькірії в садах давніх, на тірольках оберіг. Люба, я... верховинами Карпат, ти на кепі Едельвайса причепи, що вольф був рад. Чутка йде, що кір царпенців свій шолом їй уквінчав. Квітка любить. погано освятив. Той, хто видає дівчину заміж, попередньо відкрито заявивши про Івади, незалежно від того, божевільно вона уражена проказує або втратила невинність, не підлягає покаранню. Якщо жрець, обраний для здійснення жертвоприношення, відмовляється від своєї роботи, платні відповідно до виконаної роботи, отримає від тих, хто працює з ним. Але хто, хто покине свої роботи після того, як буде сплачена жертва приношення, отримає свою повну частку, доручає виконувати те, що залишиться іншому жерцю. Але якщо окремі збори призначені для кількох частин обряду, чи отримає їх той, хто виконує частину, чи всі вони ділять їх. Жрець Атхваріо візьме колісниць Абрамін на розпалюванні вогнів огня Дхана, коня, жрець Хотрі, також візьме коня, а Удгатрі візок використаний, коли суму придбали. Чотири головні жерці серед усіх 16, які мають право на одну половину, отримують половину платні, наступні 4, половину того, декілька, що мають право на третю частку, одну третину. А тим, хто має право на чверту, на четверту чверть. Застосовуючи ці принципи, розподіл часток повинен здійснюватися серед тих людей, які тут нижче виконують свою роботу спільно. Гроші повинні бути дані або обіцяні для благочестивої мети однією людиною іншій, котра їх просить. Для цього дар же буде недійсним, якщо гроші згодом не використані у зазначений засіб. Але якщо отримувач через гордість або жадібність намагається примусити виконати обіцянку. Його повинен змусити гетьман заплатити одну суварну, як спокуту його крадіжку. Отже, законне вилучення дарунку було цілком пояснено. Наступним я запропоную закон про невиплату заробітної плати найманий слуга народу або робітник, який не хворіючи через пиху, не виконує свою роботу згідно угоди, буде оштрафований вісім кришналів і йому не виплачуватиметься плата. Але якщо він справді хворий, після одужання виконає свою роботу згідно з початковою угодою, він отримуватиме плату навіть по закінченні дуже довгого часу. Але якщо він, хворий чи ні, не виконає або виконує іншими його роботу відповідно до його згоди, Плата за цю роботу йому не виплачується, навіть якщо вона лише трохи неповна. Тож закон про невиплату заробітної плати повністю викладено. Далі я розтлумачу закон стосовно людей, які порушують угоду. Якщо людина, яка належить до товариства, що населяє село або район після після присягу на угоду, порушує її через скупість. Гетьман виганяє її зі свого королівства. І посадивши такого порушника угоди, він змусить його заплатити шість нішок, кожен з чотирьох сувар і одну сатаману срібла. Праведний гетьман застосовуватиме цей закон про штрафи в селах та варнах до тих, хто порушує угоду. Якщо хтось у цьому світі після купівлі чогось чи продажу пошкодує про свою угоду, він може повернути повернути або забрати назад цю реч протягом 10 днів. Але після закінчення 10 днів він не може ні забрати, ні змусити її повернути назад. І той, хто її візьме назад, і той, хто її віддасть назад, крім як за згодою, карається штрафом гетьмана в 600 пана. Але сам гетьман накладе у 96 пана штрафу на того, хто видає дівчину з вадою залицяльнику, не повідомивши його про цю ваду. Але той чоловік, який зі злоби каже про діву, вона не діва, буде оштрафований на 100 пана, якщо він не зможе довести її зіпсованості. Шлюбні тексти застосовуються виключно до незайманих і ніде серед людей до жінок, які втратили цноту, бо такі жінки виключається з релігійних обрядів. Шлюбні тексти є певним доказом того, що діву взяла законно дружиною. Але вчені повинні знати, що вони і церемонія одруження завершуються з сьомим кроком нареченою навколо священного вогню. Якщо хтось у цьому світі пошкодує про будь-яку завершену угоду. Гетьман утримуватиме його на шляху справедливості згідно правил, наведених вище. Я повністю повідомляю згідно з дійсним законом правила стосовно суперечок, які виникають внаслідок провини власників худобу а та пастухів. Вдень відповідальність за безпеку худоби покладається на пастуха. Вночі на газду за умови, що вона перебуває в його будинку. Якщо це буде інакше, пастух нестиме відповідальність за неї протягом ночі також. Найманий пастух, якому платять молоком, може доїти за згодою газди найкращу корову з десяти. Таким повинен бути і вона, якщо не виплачується інша плата. Пастух сам виправляє втрату тварини, яка заблукала, знищена черви, вбита собаками або впала в яму, якщо він не доклав належних зусиль, щоб запобігти цьому. Але за тварину, яку вкрали злодії, хоч підняв тривогу, пастух не платить за умову, що він повідомить свого газду у належне місце за та час. Якщо худоба вмирає, нехай він несе своєму газді вуха, шкіра, хвости, сечові міхури, сухожилля та жовту справжню жовч. І нехай вказано її особливі позначки. Але якщо кози чи вівця точені вовками, а пастух не поспішає їм на допомогу, брехня несе відповідальність за будь-яку тварину, на яку вовк може напасти та вбити. Але якщо вони, утримуючись у належному стані, пасуться разом у лісі і вовк, раптом стрибнувши на одну з них, вбиває її, пастух не несе в цьому випадку відповідальності. З усіх боків села простір стодана чи три, сам'я квітка вшир, нехай буде зарезервовано для пасовища і втричі такий простір навколо міста. Якщо худоба завдає шкоди необгородженим посівом на ньому, гетьман у такому випадку не повинен карати пастухів. Газ до поля повинен зробити там живопліт, на який верхоблюд не погляне і закрити кожну щілину, через яку собака чи кабан може просунути його голову. Якщо ж худоба чинить шкоду в загороженому полі біля шляху, але бо біля села, пастуха штрафують на сто пана, але худобу без нагляду пастуха сторожа в полі повинна прогнати. За шкоду на інших полях з кожного е, голови худобу сплачується штраф у розмір одного пана. І четверте, в усіх випадках вартість знищеного врожаю повинна бути відшкодована газди, газду поля. Це встановлено правило. Але Ман оголосив, що немає оплати штрафу за заподіяну шкоду коровою протягом 10 днів після її отелення. Бикам та худобою присвяченою богам, незалежно від того, супроводжує їх пастух чи ні. Якщо посіви знищені, з вини самого землероба штраф складає в 10 більше, ніж частка гетьмана, але штраф повинен бути лише у половині цієї суми, якщо вино тому, тому слуги народу, а землеров про це не знав. Цих правил праведний гетьман повинен дотримуватися в усіх випадках проступків господарів, їх худоби та пастухів. Якщо між двома селами виникла суперечка щодо межі, гетьман врегулює межі в місяці яшка, коли Наземні позначки найбільш чітко видко. Нехай він позначить межі дерева, наприклад, дня гродихами, ашватхамами, кімшуками, бавовняними деревами, шала, пальмами пальміра та деревами з молочним соком. Групуючи чагарники, бамбуки різних видів, самі повзучими рослинами та насипними курганами, очеретами, заростями кубгаки. Таким чином межа не буде забута. І оскільки він бачить, що через знання людських меж у світі постійно трапляються порушення, нехай зробить інші приховані позначки для меж. Камені, кіски, коров'яче волосся, полово, попіл, горшики, сухий коров'я, шлаки, гальку та пісок. І будь-що з подібних речей, щоб земля не поглинула навіть через тривалий час то він повинен приховати там, де поєднується одна межа з іншою. За цими ознаками, довготривалими володіннями та постійними потоками води, гетьму встановлює межі землі двох суперечних сторін. Якщо є сумніви навіть при огляді знаків, Регулювання спору щодо меж залежатиме від свідків. Свідки, даючи свідчення щодо межі повинні бути допитані щодо маркувальних знаків у присутності натовпу жителів села, а також двох учасників справи. Коли вони допитані, одноголосно вирішують саме так, він записує межу письмово разом із їхніми іменами. Нехай вони, поклавши землі на голову, одягаючи гірлянди з червоних квітів та червоний одяг, присягаючи всіма винагородами за заслужені вчинки, влаштовують межу по правді. Якщо вони визначають межу в зазначений спосіб, вони не винні у кривосвідченні. Але якщо вони визнають це несправедливо, вони будуть змушені заплатити штраф у 200 пана. У разі відсутності свідків із двох сіл, люди чотирьох сусідніх сіл, які є чесними, приймають як свідки рішення щодо межі в присутності гетьмана. У разі відмови сусідів, які є перевісними мешканцями Карини та можуть бути свідками щодо межі, гетьман може заслухати свідчення навіть наступних мешканців лісу. А саме мисливців, птахоловів, пастухів. Я із Бучі стрийко був в ти, там за Прип'ятью рікою. Я без татку мати виріс сиротою і зимою біля ватри гріюсь. Ти не чув про Бучу, а я виріс там пам'ятай жахливою різню. Мав я дев'ять братів, а лишився сам, якщо повівся ти від жаху падеш. Ти як братів заклали, бачив стрийко я, бартко порубали в шмат. Горько заридав я в ужасі зомлів, тільки дід Степаник зупинити хотів, але що робити, шлях трафив його а чечен дівчину розіп'яв. Її кров струмилась на мою голову. Мене не заклали, щоб усе повідав. Ти вибіг з хати, цілив джавелин, три гармати нищили родом. Було їх багато, снайпер зацідив, Босінка йому келавр пробила, мати заволавши, з лазні вискочив. Просто гласно двощами батька. За косу скупивши в серце я тагон, через те один на світі я лишився, ти бучу пом'яні, трісти пом'яні, отури з жахли. Боча победим! Там за Припятью рекой Ты Бочу победим! Трезной победи от урезню жахливу ты Боча победим! Там за Припятью рекой рибалок, копачів коріння, змієловів, збирачів та інших лісовиків. Коли вони допитані оголошують позначки для перетину кордонів, саме так гетьман справедливо забезпечує їх встановленням між двома селами, рішення щодо меж полів криниць, ставків, садів та будинків залежно від доказів сусідів. Якщо сусіди дають неправдиві свідчення, коли люди сперечаються про межу, гетьман змусить кожного з них заплатити середній розмір покарання як штраф. Той, хто погрозами привласнює будинок, ставок, сад чи поле, буде оштрафований на 500 пана. Якщо він порушив через незнання, штраф повинен бути 200 пана. Якщо межі неможливо встановити за будь-якими доказами, нехай праведний гетьман із намером принести їм всім вигоду сам, призначить його землю кожному, це встановлено правило. Відтак закон вирішення суперечок щодо меж був повністю проголошений. Далі я запропоную засіб вирішення випадків на клепу, Кшатри, який поплюжив браміна, карається штрафом у розмірі 100 пана. Ваші 150 пана або 200. Шудра зазнає фізичних покарань. Брамина штрафують на 50 пана за наклеп на кшатрия. У випадку з ваші штраф повинен становити 25 пана, у випадку із шудерою 12. за злочини двічі народжених проти тих, хто тіє самої варне. Штраф повинен бути також 12 пана за промови, які не слід вимовляти. Цей і кожен штраф повинен бути подвійним. Однонародженій людині, тобто слузі народа, яка ображає двічі народжену людину грубою лайкою, відрізають язика, бо вона низького походження. Якщо слуга народа згадає імена товарних двічі народжених образливо, розпечений залізний цвях у десять пальцем стромлють йому в рота. Якщо слуга народу зрозуміло повчає браманів їхньому обов'язку, гетьман змусить залити гарячу олію в рота і вуха. Хто хто через зарозумілість неправдиво висловлюється стосовно навчання кастового побратима своєї країни, своєї варни або обрядів, за якими освячили його тіло, повинен сплатити штраф у 200 пана. Той, хто навіть правдиво, зневажливо називає іншу людину однооким, кульгавим або подібними прізвиськами, буде оштрафований принаймні на одного Каршапанова. Той, хто поплюжив своїх мат матір, батька, дружину, брата, сина чи вчителя, і той, хто не поступається дорогу своєму рунтатові, змушений буде заплатити 100 пана. За взаємне насильство браміна як шатра, розбірливий гетьман повинен накласти найнижчий штраф на браміна, а на кшатре середній. Ваші щудри повинні бути покарані точно так само відповідно до їхніх варт. Але язик слуги народа не повинен бути вирізаний. Таке рішення. Таким чином, правила покарання, застосовані у справах за наклеп, правдиво були проголошені. Далі я запропоную рішення про випадки нападу. Якого би кінцівкою не зашкодив чоловік з низької варни, чоловікові з трьох вищих варн, саме ця кінцівка повинна бути відрізана. Це вчення ману. Хто підніме руку чи палець, тому відсючить руку. Хто в гніві вдарить ногою, тому відрубають ногу. Слуга народу, який намагається сісти на одне сидіння з людиною високої касти, повинен бути таврований на стегнах і вигнаний, або гетьман змусить порізати його дупу. Якщо зрозумілості слуга народа плює на вищого, гетьман дасть відрізати обидві губи. Якщо він льорить на нього, відріжуть йому хуй. Якщо він пердіть на нього задній прохід. Якщо він хапає за волосся вищого. Нехай гетьман без вагань відрубає йому руки, так само, якщо він хапає його за ноги бороду, шиє або машонку. Хто порізав шкіру рівного або закривав його, штрафується на сто пана. Той, хто розрізав м'язи шість нішок. Той, хто зламав кіску, буде вигнаний. Відповідно до корисності кількох видів дерев, за їх пошкодження повинен бути накладений штраф. Це встановлено правило. Якщо з удар задано людині чи тварини з метою заподіяння їм болю, суддя призначає штраф пропорційно кількості заподіяного болю. Якщо кінцівка порана, спричинена рана або кров тече, нападник повинен оплатити постраждалому витрати на лікування або все як звичайні засоби лікування, так і витрати лікування, як штраф гетьмана. Той, хто пошкодить товари іншого, навмисно чи ненавмисно, повинен задовольнити газду і платити гетьману штраф рівний шкоді. У разі пошкодження шкуру або посуду зі шкури, дерева або глини штраф повинен бути у 5 разів Більше за їх вартість. Так само. У випадку пошкодження квітів, коренів та плодів. Вони заявляє стосовно возу його візника та власника, що існує 10 випадків, коли не може бути застосовано покарання за заподіяну шкоду. В інших випадках призначається штраф. Коли вуздечку защепила, коли ярмо зламано, коли віз розвертається в бік або назад, коли зламана вісь або колесо, коли шкіряні ремінці мотузка на шиї або вуздечка порвані, і коли візник голосно кричав Дайте дорогу. Мано заявив, що в усіх цих випадках жадне покарання не повинно застосовуватися. Але якщо візок від'їжджає зі шляху через бажання водія, Власник штрафується, якщо завдано збиток 200 пана. Якщо візник уміле, але не дбали, його одного штрафують. Якщо візник невмілий, пасажиру возу також повинен бути оштрафований на 100 пана. Але якщо його зупиняє на своєму шляху худоба або інший віз, і він спричиняє смерть будь-якої живої істоти, без сумніву накладається штраф. Якщо людина вбита, його візника провина буде одночасно такою ж, як і злодія. Для великих тварин, таких як корови, слони, верхоблюди чи коні, половина цього. За порання дрібної худоби штраф повинен бути 200 пана. Штраф за чудових диких чотироногих та птахів становить 50 пана. За віслюків, овець та кіс штраф становитиме 5 маша. Але покарання за вбивство собаки чи свині є одна маша. Дружину сина раба учня та молодшого брата по крові, які допустили помилки, можуть бити матузкою або розколотим бамбуком. Але по задній частині тіла лише ніколи по шляхотній частині. Той, хто вдарить їх інакше, зазнає такої ж провини, як і злодій. Таким чином, цілий закон про напад і заподіяння шкоди оголошено повністю. Зараз же я поясню правила рішень у випадках, випадках крадіжок. Нехай гетьман докладе максимум зусиль, щоб покарати злодів, бо якщо він карає злодів, слава його, зростає, а царство процвітає. Той гетьман насправді завжди гідний шан, який забезпечує безпеку своїм підданим. За виконання жертвоприношення, сатра, яку він ніби виконує, тим самим зростає, бо безпека його підних являє жертовну нагороду. Гетьман, який належним чином захищає своїх підданих, отримує від кожного і всіх шосту частину їхніх духових заслуг, якщо він не захистить їх, шоста частина їх недоліків також паде на нього. Незалежно від того, які заслуги людина здобуває, читаючи магавіру, жертвуючи благодійними дарами або поклоняючись гуру і богам, гетьман отримає шосту частину цього через належний захист свого королівства. Пісня присвячується усім загинувшим під час мордорсько-української війни. Шлюз. Прокинувся з прибари ти, тебе дзвінок сестри. Серце зірвалося, в вдовічував, почалася війна. І тільки так і в крові рідна земля. Підступний напад москаля. Пам'ятаєш, як батько казав, не лізти на ножі, слово берегти, працюватимеш, як віл, і дітей ростиш, третій буде скарб, але доля карною діспосла нас небес щоб ти воскрес. Краще гинуть закон даж пописан. Даж Бога славим крестерні страждання. Краще гинуть дубі пісінькам роду. Хто знає їх ім'я, зліз полону легені. Пам'ятаю, був це чудовий день, коли ми зірвали це Кременчуки. Сьогодні друбив мить, оборіле дівча і нема врага. Почуття кіна, коли бачиш танки з вікна, коли ж прокинусь я. Vielen Dank. Matthias, grüß dich. Hey, hallo, servus, grüß dich. Taria, hallo. Klaus, hast du gedacht, wenn der Gottschalk sich die Hunziger holt, da hole ich mir hier eine schöne Finnin, ha? <laughs> Ja, genau so. Hilf doch. Ja, genau Arbeit so macht wieder mehr Spaß. Ja, absolut. Und wenn man so eine wunderschöne Stimme dabei Dankeschön. hat, ist das großartig. Taria. Wie ist es? Sprichst du Deutsch ein bisschen oder? Ja, ein bisschen. ja. Ist es nicht furchtbar, mit diesen fünf Männern auf Reisen zu gehen? Furchtbar? Nein. Die, nein? nicht. Die, da, da, fliegen die Turnschuhe rum, da ist, die, die sind da natürlich irgendwo, das können ja auch Kavaliere sein. They can really be gentlemen? They are gentlemen. Ah, dann, bin ich, dann bin ich beruhigt. Also, ich hoffe ja noch, dass das eine leere Drohung ist. Äh, wir würden dann unsere Abschiedstouren irgendwo koordinieren. Aber was Album betrifft, habt ihr erstmal gesagt, da ist uns so ein Geniestreich gelungen. Ich glaube, das lassen wir jetzt für die Ewigkeit so stehen. Wir haben gesagt, äh, mit Sting in the Tail, ein letztes starkes Album. Und dann biegen wir langsam auf die Zielgerade ein. Nächsten zweieinhalb Jahre nochmal auf Welttour, um bei den Fans Tschüss zu sagen, Adieu zu sagen. Und wir freuen uns ganz besonders natürlich auf unsere deutschen Fans im Mai. Im Mai Scorpions in Deutschland unterwegs. Das war Ihr aktueller Song. Tarja, herzlichen Dank und viel Spaß miteinander. Tschüss. Klaus, danke dir. Tschüss, tschüss. Гетьман, який захищає створених істот відповідно до священного закону і б'є тих, хто гидний фізичних покарань, щодня приносить ніби жертви, на яких сотні тисяч даються як винагороди. Гетьман, який не надає захисту, проте бере свою частку натурою, свої податки, мити та збори щоденні дарунки та штрафи, незабаром після смерті потоне в пеклі. Вони заявляють, що гетьман, який не надає захисту, однак отримує шосту частину виробленого, бере на себе весь бруд усього свого народу. Знаєте, що гетьман, який не дотримується правил закону, атеїст і хижий, який не захищає своїх підданих, але пожирає їх, а пуститься низько після смерті. Нехай він обережно стримує нечистивих трьома методами ув'язнення, заковуючи їх у кайдани та ріжними видами тілесних покарань, бо караючи нечистивих і віддаючи перевагу доброчесним, геть вони постійно свячуються, як двічі народжені люди жертвами. Гетьман, який бажає власного добробуту, повинен завжди ставитися поблажливо до сторін у суді, немовлят, літніх та хорих людей, котрі лають його. Той, хто боляче скрижений людьми, прощає їх, у нагороду за цей вчинок буде піднесений на небесах, але той, хто гордий своїм гетьманським станом не прощає, з цієї причини потоне у пеклі. Злодій повинен біжучи наблизитися до гетьмана з розпущеним волоссям, зізнаючись у цій крадіжці і кариці, ось так я зробив покарай мене. І він повинен нести на плечі товкач або кий, із дерева кадіра або спис, гострий з обох кінців або залізний ципок. Незалежно від того, покараний він чи помилований, злодій звільняється від провини крадіжки, але гетьман, якщо не покарає, бере на себе провину злодія. Вбився вчена вченого брамена, кидає свою провину на того, хто їсть свою їжу. Перелюбна дружина на її недбалого чоловіка, грішний учень або жертводавець на їх недбалого рунтату, злодій на гетьмана, який його прощає. Але люди, які вчинили злочини і були покарані гетьманом, йдуть на небо, будучи чистими, як ті, що здійснювали гідні вчинки. Той, хто викраде мотузку чи горщик з криниці або пошкодить хижу, де Е, розподіляється вода, повинен сплатити одну машу штрафа і повернути річ витягнути або пошкоджене її належне місце. На того, хто вкрав більше 10 кумб зерна, накладається тілесне покарання. В інших випадках він повинен бути штрафований в 11 разів і виплатити газі вартість його майна. Тож фізичні покарання будуть застосовані за викрадені більше сотні речей, що продаються на вагу. Тобто золота, срібла тощо та найкращого одягу. За крадіжку більше 50 пала прийнято. Відітнути руку, руки злочинця, але в інших випадках нехай він оплатить штраф в 11 разів більше за вартість. За викрадання знатних людей, особливо жінок та найцінніших дорогоцінних каменів, злочинець заслуговує фізичного чи смертного покарання, тобто вищої міри соціального захисту. За крадіжку великих тварин, зброї чи ліків нехай гетьман визначить покарання, врахувавши час і мету, для якої вони були призначені. За крадіжку корів браміна проколювання ніздрів неплідної корови, а також за викрадення іншої худоби, брамін, порушник негайно втрат половини його ніг. За крадіжку ніток бавовни речовин для бродіння, коров'яку, патоки, кислого молока, солодкого молока, вершкового масла води або трави, посудину з бамбуку або іншого очерету, солі різних видів, глиняних посудин землі та пополок. риби, птахів, олії, очищеного масла, м'яса, меду та інших речей, тваринного походження або інших речей подібного типу, хмільних хмільних напоїв, вареного риста будь-якого виду вареної їжі штраф повинен бути вдвічі більший за викрадений виріб. заквіти, зелене зерно, чагарники, ліани, дерева та інше нечищене зерно. Штраф має бути 5 кришналів. За лущене зерно, овочі, корнеплоди та фрукти. Штраф повинен бути 100 пана. Якщо немає зв'язку між газдою та злодієм, 50 пана, якщо такий зв'язок існує. Правопорушення з цього опису, яке вчиняється у присутності газди, та із застосуванням насильства буде грабіж. Якщо воно вчинено за його відсутності, це буде крадіжка, так само, якщо володіння чимось заперечується після того, як це було взято. На ту людину, яка може вкрасти будь-які згадані вище речі, коли вони приготовлені, підготовлені до використання, нехай гетьман накладе перше або найнижче покарання. Так само на того, хто може викрасти священний вогонь із кімнати. якого би кінцівкою злоді будь-яким чином не вчинив злочин проти людей. Саме тієї гетьман позбавить його, щоб запобігти повторенню злочину. Ні батька, ні рунтата, ні друг, ні мати, ні дружина, ні син, ні домашній жрець не повинні залишатися без покарання гетьмана, якщо вони не виконують свого обов'язку. Там, де іншу просту людину оштрафують на одну кар шапану, гетьмана штрафують е, на одну тисячу. Це встановлено правило. У випадку крадіжки провина слуги народа буде у 8 разів, ваші у 16. Кшатре у 32. Браміна у 64 або у цілих 100 разів, або навіть двічі по 64. Кожному з них за знання природи злочин. Виривання коріння та плодів дерев, кори деревини для жертовного вогню та трави для годівлі корів. Мана оголосив не крадіжкою. Брамін, прагнучи отримати власність у людини, яка забрала те, що їй не було дано, або жертвуючи за неї, або навчаючи її так само подібне до злодія. Двічі народжені, які подорожує і чиї запаси вичерпані, не штрафується, якщо він бере два стебла цукрового черета або два істівних кореня з поля іншої людини. Той, хто прив'язане прив'язану або звільняє прив'язану худобу інших людей, хто бере раба, коня чи віз, зазнає вони злодія. Гетьман, який карає злодія за цим правилом, здобуде славу в цьому світі а після смерті неперевершеного блаженство. Гетьман, який бажає завоювати трон Індри та нетлівну вічну славу, навіть на мить не повинен нехтувати, тобто карати людину, яка вчинила насильство. Той, хто вчиняє насильство, повинен вираз найгіршим злочинцем, більш злим, ніж наклепник, злодій і тим, хто завдає шкоди іншому палиця. Але той гетьман, який прощає винуватця насильства, швидко гине, викликає ненависть. Ні заради дружби, ні заради великої користі. Гетьман не повинен відпускати винуватців насилля, які викликає жах у всіх істот. Двічі народжені можуть брати зброю, коли їм заважають виконувати їхні обов'язки, коли знищують загрози двічі народженим варним у лихі часи. На власний захист для боротьби за винагороду обов'язків жерців із метою захисту жінок та брамінь, того, хто за таких обставин вбиває заради правди, не чинить гріха. Можна без вагань вбити вбивцю, який наближається із вбивчим умислом, будь то рунтата, дитина чи літній чоловік або брамінь, глибоко обізнаний на мага вірі. Вбиваючи вбивцю, вбивця не несе провини, провини, незалежно від того, робить він це публічно чи таємно. В такому випадку лють відступає від люті. Чоловіків, які чинять перелюб з дружинами інших, гетьман позначає покаранням, що викликає джах, а згодом проганяє. Бо перелюб Причиняє змішання вар серед людей. Звідти слідує гріх, який ріже навіть е, коріння і спричиняє руйнування всього. Чоловік раніше звинувачений у таких е, порушеннях, який таємно розмовляє з дружиною іншого, чоловіка повинен виплати перший або найнижчий штраф. Але чоловік, раніше не обвинувачений, який таким чином розмовляє з жінкою з якоїсь розумної причини, не несе жодної провини, оскільки в ньому немає проступку. Той, хто звертається до дружини іншого чоловіка на тірці за межами села в лісі або біля злиття річок, зазнає покарання за перелюбні вчинки, тобто сам грахану. Пропонування подарунків жінці, сварка з нею, торкання її прикрас та сукні, сидячи з нею на ліжку, усі ці дії вважаються обдуманням, обдуманим порушенням подружньої поведінки, тобто сам Грахана. Якщо хтось торкається жінки в місце, до якого не можна торкатися, або дозволяє доторкнутися до себе в таке місце, усі такі дії, вчинені за взаємною згодою, оголошується сам Грахана. Людина, яка не є браміном, повинна зазнати смерть за перелюб, тобто сам Грахана. Бо дружину всіх чотирьох варно завжди слід ретельно оберігати. Жебракам, бардам, чоловікам, які здійснили початковий обряд ведичства жертвоприношення та ремісникам не заборонено говорити з заміжними жінками. Нехай ніхто не спілкується з дружинами інших людей після того, як йому заборонили робити це. Але той, хто розмовляє з ними, незважаючи на заборону, буде оштрафований на одну суварну. Шістдесят мільярдів років вже пройшло, Аполлонок роздупився під дуплом. Баца Київ мить відростив, по землі почав повсти, вийшла малпа і змії і чоловік. Магавіру взявши школу, поясняв, але вчителька сказала то харам. Казала батька твій горіла, ой, дітрі шимпанзе, ну а ти трансгендер хворий на яйце. Гей, дивись, як Чарлі шкіриться в гробу, Власними зробивши всіх людей навкруг. Ти не бачиш цю брехню, тупо віриш шмурдяку, поки не буде спати ков носу. Ми вину знема зморився я з очей, але новий вірус перевершив все. Бісмерек у нас нема, джунглі повні макак, що тягають в лігво для утіх дівчат. Гей, дивись, як Чарлі шкіриться в рабу. власне би зробивши всіх людей навкруг. Ти не бачиш цю брехню, тупо віриш мурдяку, поки моно буде спати в носу. Ставши в класі, скинув паперс, я сказав, мов не бачив я в бандерівських лісах. Школа не потрібна нам, вірус у тебе в мізках, байшню розказуй своїм пасинкам. Хей дивись, як Чарлі шкіриться в гробу, блазнями зробивши всіх людей навкруг. Ти не бачиш цю брехню, тупо віриш в бурдяку, поки не будеш спотиком заду. Did Charlie make a monkey out of you? Do you think you should be living in a zoo? Don't you know that it's a lie? When it comes your turn to die, you'll find out you're not a monkey but a fool. You'll find out you're not a monkey but a fool. Don't let Charlie make a monkey out of you. Це правило не поширюється на дружини акторів та співаків. Ні на тих, хто живе інтригами своїх дружин, бо такі чоловіки відправляють своїх дружин до інших або ховаючись, дозволяють їм триматись злочинних стосунків. Однак той, хто таємно розмовляє з такими жінками або з рабинями, яких утримує якісь газда і з жінками-подвижницями, буде змушений заплатити невеликий штраф. Той, хто зневажить незгодну дівчину, негайно зазнає тілесних покарань. Але чоловік, який насолоджується дівчиною за згоди, не зазнає тілесних покарань, якщо йому його каста буде такою ж, як і її. За дівчину, яка загравала з чоловіком вищої варни, вона отримує жадного штрафу, але ту, яка залицяється до чоловіка нижчої касти, нехай змусять жити замкнути в її будинку. Чоловік, слуга народу, який кохається з дівчиною вищої варни зазнає фізичних покарань. Той, хто звертається до дівчини рівної варни, сплачує шлюбну платню, якщо її батько цього бажає. Але якщо хтось нахабно силою брудне дівчину, негайно відріжуть йому два пальці, і він заплатить штраф у 600 пана. Чоловік рівної варни, який оскверняє охочу дівчину, не зазнає відрізання пальців, але повинен заплатити штраф у 200 пана, щоб утримати його від повторення злочину. Дівчина ж, яка бруднить іншу дівчину повинна бути оштрафована на 200 пана. Заплатити подвійний розмір її шлюбної платні і отримати 10 ударів канчуком по дупі. Але жінці, яка бруднить, дівчину, слід негайно поголити голову або відрізати два пальці і змусити їхати через місто на віслюку. Якщо дружина, пишаючись велич, величі своїх родичів або своєю досконалістю, порушує обов'язок перед своїм володарем, гетьман змусить зацькувати собаками у публічному місці. Нехай він змусить чоловіка злочинця спалити на розпеченому залізному ліжку. Вони кластимуть під нього дрова, доки грішник не згорить насмерть. На людину колись засуджено, яку знов знову звинувачують протягом року. Подвійний штраф слід накласти, так само слід подвоїти штраф за повторення злягання з вратію та чандалом. Щудра, який злягається з жінкою двічі народженої варни, яку охороняли або не охороняли, карає з таким чином. Якщо її не охороняли, він втрачає хуй і все своє майно. Якщо я охороняло, то все навіть своє життя. За злягання з охоронною Брамінкою ваше позбавляється всього свого майна після ув'язнення на рік. Кшатрій штрафується на тисячу пана і голиться із сечею віслюка. Якщо ваші чікшатрі має зв'язок з неохоронованою брамінка, нехай штрафується. Ваші на 500 пан, а кшатрі на 1000. Але навіть ці двоє, якщо вони зазіхають на брамінку, не тільки охоронювану, але й дружину видатного мужа, будуть покарані як слуга народу або спалені у вогні з сухої трави. Брамін, який хтива, пізнає охоровану брамінку проти її волі, карається штрафом у тисячу пана, але йому доведеться заплатити 500, якщо він мав зв'язок із охочею. Бриття частини голови призначена для браміна замість смертної кари, але чоловіки інших варн зазнають смертної, смертної кари. Нехай він ніколи не вбиває браміна, хоча той вчинив усі можливі злочини. Нехай вижене такого злочинця, залишивши все його майно йому та його тіло неушкоджене. На землі невідомо жодного більшого злочину, ніж вбивство Браміна. Отже, гетьман не повинен навіть уявляти в думках вбивство Браміна. Якщо ваще наближ... наблизиться до охоронюваної жінки, касти кшатрів або кшатрі до охоронюваної жінки ваші, вони обидва заслуговують на те же покарання, як у випадку з неохоронюваною брамінкою. Брамін повинен бути примушений заплатити штраф у розмірі тисячі пан, якщо він злягався з охоронюваними жінками з цих двох варн. За образу охоронюваної жінки слуги народу. Штраф у розмірі тисяча пана на кшатрі обиваючі. За злягання з нахоронюваною кшатрікою штраф у розмірі 5 сотень пана преподинуваючого. Але за те саме порушення кшатрі повинен бути поголний із сечею віслюка або заплатити стільки ж штрафу. Брамін, який наближається до неохоронюваних кубіт із варн кшатрів чи ваші або Слуг народу штрафується на 500 пана, але за злягання з жінкою з нижчих варн одну тисячу. Той гетьман, у місті якого не живе, жаден злодій, жадний прилюбник, жадний наклепник, жадна людина вина у насильстві, жаден хто коїть напади, досягає світу шахт тобто індри. Приборканням цих п'яти в його краях забезпечує гетьману першорядність володаря серед рівних йому та у славу світі, жертводавець, який залишає запрошеного жерця і запрошений рунтат, який залишає жертводавця. Кожен бути здатний виконувати свою роботу, не забруднений тяжкими злочинами, повинен бути оштрафований на 100 пана, на 100 панів. Ні мати, ні батька, ні дружина, ні син не повинні бути відкинуті. Той, хто їх відкине, якщо він не винен у злочин, що спричинив втрату Варни, буде штрафований на 600 панів. Якщо двічі народжені сперечаються між собою щодо обов'язку станів, гетьман, який бажає свого добробуту, не повинен поспіхом вирішувати, що є закон. Виявивши їх належну шану, він повинен за сприяння брамінів спочатку заспокоїти їх лагідним словом, потім навчити їх обов'язку. Брамін, який не запрошує свого наступного сусіда та його сусідів, сусіда наступним за ним. Хоча обидва гідні шани до свята, на якому Розважає 12 браманів, підлягає штрафу в розмірі однієї маші. Шротрі, які не розважає доброчесного шротрю на, на сприятливих садкових обрядах, змушений буде заплатити йому двічі вартості їжі та одну золоту маш як штраф королю сліпий недоумок каліка, який пересувається за допомогою дошки, чоловік, якому виповнилося 70 років і той, хто дарує блага шротря, не зобов'язується жадним гетьманом платити податок. Нехай гетьман завжди доброзичливо поводиться із шротрію хворим або стражденним чоловіком, немовлям та літнім чи незаможним чоловіком, людиною високого походження та шанованою людиною, тобто оріанином. Праць повинен прати одяг його наметів обережно на гладкій дошці з дерева салмалі. Він не повинен повертати одяг однієї особи тим іншим, а також дозволяти нікому, крім газди, носити його. Ткач, який отримав 10 пала ниток, повинен повернути вагою тканини ще одну пала. Той, хто діє інакше змусить бути заплатити штраф у 12 пана. Нехай гетьман візьме. 20-ту частину тієї суми, яку люди добре обізнані зі встановленням, з встановленням мита та зборів і вмілі оцінювати вартість усіх видів товарів, змогли визначати як вартість кожного придатного краму. Нехай гетьман відбере все майно крамаря, які із жадібності експортує товари, на які гетьман має монополію, або експорт, яких заборонений. Той, хто уникає митниці або мита, той, хто купує або продає в належний час, той, хто робить, робить неправдиву заяву про, при, при переліку своїх, то, свого краму, штрафується 8 разів суму мита від якої він намагався ухилитися. Нехай гетьман затвердить ставки купівлі-продажу всіх ходових, всього ходового краму, обміркувавши належним чином, звідки вони приходять, куди вони йдуть, як довго їх тримають, ймовірний прибуток та ймовірні витрати раз на п'ять ночей або наприкінці кожних двох тижнів. Нехай гетьман відкрито встановлює ціни для чумаків. Ось Yeah. Серцях сонцю солнцю, славим даж Бога, воїни світла бандери, мечем Орея, благословеним за правду в серце, в серце мордо. Паряни грімом, вогнем се маргла, марш легіонів орли гори. Степан Бандера, незлавний гетьман, антимордор, мордорського фронту. Весь крик семьям пророка за славу наших предків, Орда ілюмінатів буде спалено це морглом. Бліскрик зім'ям пророка, за славу наших предків, Орда рептилозаврів буде спалено зимом. Тьма Вавилону, зичання орків, агресор буде розтрощен. Недбалі люди забули землю, ордами люмінатів нас спокусив. славу гату сили, усі заводи світі будуть паленися маргом. Близьких земля пророка, за славу свята слава, усі трансгендерні потвори будуть паленися маргом. Близьких земля пророка. За славу гетьманату, ці школи і рандоми будуть палені земарблом. Бліскрій зім'я пророка, за славу гетьманату. Усі раби гулагу будуть звільнити над Богом. Блекаут, блекаут, хай буде, хай буде тьма! Всі ваги та міри повинні бути належним чином позначені. І раз на півроку нехай він приглядає їх. На переправі за порожній візок слід заплатити одну пан. Чоловік за ношею половину пані, за тварину та кубіти одну чверть пані. За чоловіка без ноші половину чверті, пані. В'язки навантажені повними посудинами краму, повинні сплатити за проїзд на переправі відповідно до вартості краму. Порожні посудини та люди без багажу трохи менше. Затривалий проїзд найм човна мусить бути пропорційним місцю та часу. Знайте, що це правило стосується до проходів вздовж берегів річок. На морі ж немає незмінного перевезення. Але кубіту, яка була вагітна два місяці і більше подвижника, лісового відлюдника та брамінів, які вивчають магавіру, не повинні змушувати платити мита на паромі. Щоб не була пошкоджена на човні з вини човнорів, це повинно бути відновлено човнорами сукупна. кожен сплачуючи свою частку. Це рішення в клопотаннях, пред'явлених пасажирам, має лише добро на випадок, якщо човнярі винні внедбалися на воді у разі нещасного випадку з причиною волею богів, штраф не може накладатися на них. Гетьман повинен наказати важче торгувати позичати гроші, обробляти землю або доглядати худобу, а слузі народу служити над людином. Якийсь заможний брамін співчутливо підтримуватиме як кшатря, так і ваші, якщо вони страждають нестачею засобів існування, наймаючи їх на працю яка підходить для їх варн. Але брамін, який, оскільки він владний, з жадібності змушує посвячених чоловіків, двічі народжених варн проти їх волі виконувати роботу рабів, карається гетьманим штрафом у 600 панів. Але слугу народу купленого чи не купленого, він може змусти робити роботу слуги. Бо його створив. Даж Бог, що бути рабом браміна. Слуга народу, хоч і звільнений його газдою, не звільняється від служіння, оскільки це його вроджена Хто же може звільнити його від цього? Є роби семи видів, а саме, хто потрапив у, у полон за правилом, хто служить за його повсякденну їжу, хто народжений у будинку, кого купили і кого отримали, той, хто успадкований від предків і хто потрапляє в рабство шляхом покарання. Дружина, син та раб ці троє оголошено не мають майна. Багатство, яке вони зароблять, заробляють, набувається для того, кому вони належать. Брамін може впевнено володіти речами слуги народа. Бо оскільки той слуга не може мати майна, його газда може брати його власність. Гетьман повинен обережно змусти вашу і слугу народу виконувати роботу, призначену для них, бо якби ці Діварни відступили від своїх обов'язків, вони би заплутали увесь цей всесвіт. Нехай він щодня наглядає за завершенням своїх починань, вантажами та возами, збором своїх доходів та виплат, копальнями та скарбницею. Гетьман, який таким чином закінчує справи, всі законні, прораховані вищі і усуває всі на вищого стану блаженства. Шлюз. Розділ 9. Зараз я запропоную вічні закони для чоловіка та його дружини, які дотримуються шлях обов'язку, чи разом вони, чи в розлуці. Жінки вдень і вночі повинні оберігатися залежачи від чоловіків їх сімей. І якщо вони прихиляються до чутевих насолодих, слід тримати під чиєюсь покорою. Її батько захищає її в дитинстві, її чоловік захищає в молодості, а істина захищає її у старості. Жінка ніколи не годна до незалежності. Варте осаду той батько, який не віддає свою доньку заміж у належний час. Варте осаду чоловік, який не наближається до його дружини у належний період. І вартий осуду сина, який не захищає свою матір після смерті чоловіка. Жінок слід особливо оберігати від зловісних схильностей, в яких би дрібницях вони не проявлялися. бо Якщо їх не охоронятимуть, вони принесуть смуток двом сім'ям. Враховуючи той найвищий обов'язок серед усіх вар, навіть слабкі чоловіки повинні прагнути оберігати своїх дружин. Той, хто ретельно берігає свою дружину, зберігає чистоту свого потомства, доброчесну поведінку, свою сім'ю, себе і свої засоби здобуття, заслуги. Чоловік після зачаття його дружиною стає ембріоном і народжується знову нею, бо то є подружні чесноти дружини, тобто гай, що він народжується гаяте знову нею. Який чоловік, котрому дружина вірна, такий саме і син, якого вона виношує. Він ретельно берігає свою дружину, щоб зберегти чистоту свого потомства. Жаден чоловік не може цілком оберігати жінок силою, але їх можна оберігати прийняттям наступних заходів. Нехай чоловік доручить своїй дружині збирання та витрату свого багатства, підтримку всього у чистоті, виконання релігійних обов'язків готування їжі та догляд за речами господи. Кубіт, ув'язних у домі надійними та слухняними слугами народу. Все ж недобре охороняють лише ті, які за власним бажанням оберігають себе, добре охороняються. Пиття хмельного спілкування з поганими людьми, розлука з чоловіком, блукання деінде, сон у невідповідний час та проживання в будинках інших чоловіків. Це шість причин загибелі кубіт. Кубіти не переймаються красою, їм немає діла до віку, думаючи. Досить того, що він чоловік. Вони віддаються і красним, і потворному. Завдяки своїй пристрасті до чоловіків через свою мінливу вдачу, через природну легкодухість, вони стають неприхильними до своїх чоловіків. Наскільки б обережних не охороняли в цьому світі знаючи їхню вдачу, яку володар істот, тобто Дажбог, заклав у них при творінні. Хай буде так, що кожен чоловік мусить найбільше докласти зусиль, щоб оберігати їх. Bad. всяк мір розум мою душу, я свідом вакцина й не порушу. Гра тупая гра бентежить розум знов і знов. Стулили писак всі від властя до капа. При їх створенні ману відводив жінкам любов до їх ліжка, до їх місця та до їх та до визерунку. Нечистих бажань гніву, гніву, омани, злостливості та поганої поведінки. Для жінок жаден священий обряд не проводиться зі священими текстами. Так встановлено встановлено законом. Кубіти, які позбавлені сили та позбавлені знання мага віри, такі ж нечисті, як сама мана, це стало правило. І з цією метою багато багато священих текстів співається також у Магавірі, що повністю пізнати справжній характер кубіт. Почуйте нині ті тексти, які посилаються на спокуту їхніх гріхів. Якщо моя мати, заблукавши і невірна, задумала заборонені бажання. Хамі батька захистити насіння від мене. Такий священний текст. Якщо жінка думає в глибині душі, про що, що про античоловіка? Вище зазначений текст оголошується засобом для повного усунення такої невірності. Якими б не були якості чоловіка, з яким жінка поєднується згідно із законом, такі сама, самі якості вона прийма, мов річка поєднана з океаном. Акшамала, тобто жінка не ненищива походження від слуг народу, будучи з'єднаною з Васішкою і Шарангі будучи з'єднана з Мандалапалею, стала єдною Шани. Ці інші жінки, служнянки, досягли слави у цьому світі завдяки відповідним добрим якостям своїх чоловіків. Таким чином проголошено завжди Чисте відоме поводження, яке впроваджує стосунки між чоловіком і дружиною. Почуйте далі закони стосовно дітей, які є причиною щастя у цьому світі. Та після смерті між дружинами між дружинами штріях, яким судилося народити дітей, які забезпечать багато благословень, які гідні шани та осяють їхні оселі та між богинями долі. Шріях, які проживають у будинках чоловіків, жодної різниці немає. Народження дітей, виховання народжених та повсякденне життя чоловіків у цих питаннях жінка очевидна основа народження, належне виконання релігійних обрядів, вірна служба, найвище подружне щастя та небесне блаженство для предків та себе залежить лише від дружини. Та, яка, приборкуючи свої думки, мови та дії, не порушує свого обов'язку перед своїм володарем, живе разом з ним після смерті на небесах, а в цьому світі названа доброчесними. Вірна дружина Садхві. Але за невірність до свого чоловіка дружина зазнає осуду серед людей. І в наступному житті вона народжується в утробі шакала і мується хоробами, покаранням за свій гріх. Послухайте зараз наступне святе обговорення, корисне для всіх людей, яке доброчесні сьогодні та давні великі мудрагелі проводили щодо нащадків чоловічої статі. Вони всі кажуть, що син жінки належить володареві. Але щодо зазна... але щодо значення терміну володар, тексти різняться, одні називають батька дитини володарем. Інші заявляють, що це власник Газ до землі. За священною традицією жінки оголошують, жінку оголошують землею, чоловіка насінням, творіння всіх тілесних істот відбувається завдяки поєднанню землі з насінням. У деяких випадках насіння більш видатне, а в інших лоно жінки. Але коли обидва рівні, потомство найбільш високо цінується. При порівнянні насіння та посудини для насіння насіння оголошується більш важливим. Адже потомства всіх створених істот визначається характеристиками насіння. Який вид насіння посіяне на полі підготовленим в належний час, така рослина цього ж виду позначена особливими якостями насіння, в ньому і виникає. Цю землю дійсно називають первісну утробу створених істот, але насіння не розвиває у його розвитку якихось властивостей утроби. У цьому світі насіння ріжних видів, посіяне в подрібний час на землі, навіть на одному полі, виходить кожне відповідним до свого виду. Риж, названий в рехи, которые названы салі, мудга, боби, сезам, маша боби, ячмінь, цибуля та цукрова тростина, усі виникають відповідно до їх насіння. Щоб одну рослину посіяти, а інше вирости не може статися. Яке б не було постійне, рослина саме такого виду з'яви з'являється. Отже, ніколи розсудливий, добре навчений чоловік, який знає Магавіру та її анги і бажає довго життя, не повинен жити з чужою дружиною. Щодо цієї справи, знайомі з минулим вимовляють такі строфи, які співав Вайо. Що насіння не слід сіяти жадним чоловіком на те, що належить іншому. Як стріла, пущена мисливцем, який після цього б'є поранила оленя в рану, в зроблену іншим. Влучає даремно, так і насіння постійно на тому, що належить іншому, швидко втрачається для сіяча. Мудрагелі, які знають, минуло називають цю землю Прітхіві, саме за дружиною Прітху. Вони оголошують, поле належить тому, хто очистив його від дерев, а оленя тому, хто першим поранив його. Тільки він є досконалий чоловік, який складається з трьох з'єдних осіб, своєї дружини, себе та свого потомства. Так каже Магавіра і вчені рунтати також пропонують цей принцип. Чоловік оголошений єдиним із дружиною. Ні продажі, ні продажем, ні відмовою. Дружина не звільняється від чоловіка. Такими ми знаємо закон, який володар істот Дажбог створив надавне. Один раз розподіляє спадщину, один раз. Дівчину видають заміж і один раз чоловік каже, я віддам Кожна з цих трьох дій виконується лише один раз. Як з коровами, лошицями, верхоблюдицями, слугами народу, буйволицями, козами та матками це батько або його газда отримає потомство. Так само це з дружинами інших. Ті, хто не маючи власного поля, але маючи зерно, сіє його в чужий ґрунт дійсно не отримає зерна врожаю, яке може вирости. Якби бик одного чоловіка породив сотні тілят з коровами іншого чоловіка, вони належали би газді корів, даремно би бик витратив свої сили. Отже, чоловіки, які не мають подружнього майна в жінках, але сіють своє насіння в ґрунт інших приносять користь власникові жінки, але той, хто дає насіння, не пожинає переваг. Якщо між газдою поля та власником насіння не укладена угода щодо врожаю, вигода однозначно належить газді поля. Посудина важливіша за насіння. Але якщо особливою угодою поле передається іншому для сівби, то газ до насіння та власник ґрунту вважається в цьому світі пайовиками врожаю. Якщо насіння переноситься водою або вітром, на чиєсь поле і проростає там. Насіння рослини, що виросло з нього, належить саме газді поля. Газ до насіння не отримає врожаю. Знаєте, що такий закон стосується потомства корів, лошиць, служниць народу, верхоблюдів, цапів та вівцематок, а також самець птахів і буйволиць. Таким чином вам проголошена порівняльну важливість насіння та лона. Далі я запропоную закон, застосований до жінок у часи нещастя. Дружина старшого брата для його молодшого брата. Дружина рунтати. Але дружина молодшого оголошена бути невісткою старшою, старшого. Старший брат, який наблизився до дружини молодшого, і молодший брат, який наблизився до дружини старшого, крім випадків нещастя. Обидва стають вигнанцями, хоча вони були належним чином уповноваження. При відсутності спадкоємців і чоловіка. Жінка, яка отримала дозвіл, можна, от, може отримати належне передбаченим порядком, бажане потомством шляхом співжиття зі, зі швагром або з якимсь іншим сапіндою чоловіка. Той, якого призначена співіснувати з вдовою, повинен підійти до неї вночі, намащений очищеним маслом і мовчки породити одного сина. В жадному разі на другого. Деякі мудрагелі, обізнані на законі, розглядають мету призначення не досягнутою цими двома при народженні першого. Гадаю, що другого сина можна законно породжувати такій жінці. Але коли мета призначення спільного проживання з довою досягнута, відповідно до закону, ці двоє поводяться один до одного як батько та невістка. Якщо ці двоє будуть таким чином призначеними, відхиляються від правила і діють від плоского бажання вони обоє стануть ізгоями, як люди, які оскверняють постіль невістки або гуру. Двічі народженими вдова не призначена для співжиття з будь-якою іншою особою, крім чоловіка, бо ті, хто призначить її іншому чоловіку, порушать віковічний закон. У священих текстах, що стосується шлюбу, призначення видів ніде не згадується, а також повторне одруження видів не передбачено правилами стосовно шлюбу. Ця практика, яку засвідчують вчені вчені двічі народжених варн, як придатна для великої рогатої худоби. Кажуть, мала місце навіть серед людей, поки правив Вена. Thank you. Зігріш мене, жіноча врода, жаль надія залишає, серце від журби вмирає, де ж ти мавка лісова, щоб кратер від кінжалу і серце кров струбиться жвава, єдина втіха козенятки, козар панує без стоярки, Одей до ярка було файно, що snipers, jak a kawałek старих мудрагелів, який раніше володів усім світом, спричинив сум'яття у варнах. Його розум був знищений хиттю. З того часу доброзвичайні осуджують того чоловік, який у своєму голубстві призначає жінку. Чоловік, якою помер, виношувати дітей іншому чоловікові. Якщо майбутній чоловік дівчини помирає після заручень і швагер одружиться з нею згідно наступного правила, згідно з правилом, обручивши з нею, яка повинна бути одягнена в білий одяг і старана очищена, він підходитиме до неї один раз у кожний сприятливий час поки доки не народить. Нехай жаден розсудливий чоловік, віддавши свою доньку одному чоловікові, не віддасть її знову іншому, бо той, хто віддає свою доньку, яку він раніше давав, бере на себе провину, говорячи неправдиво стосовно людини. Хоча чоловік, можливо, прийняв дівчину у належному вигляді, він може кинути її, якщо вона матиме недолік, хвора або нецнотлива, якщо її дано шахрайство. Якщо хтось видає дівчину з поводу недоліків, не повідомляючи про них, наречені, наречене може розривати шлюбну угоду із злісним дарувальником. Чоловік, який має справу за кордоном, може виїхати після забезпечення підтримки на свою дружину, бо дружина хоче доброчесна, може стати нечиста, якщо має брак засобів на життя. Якщо чоловік вирішив у подорож після забезпечення її дружина, піддається обмеженням у своєму повсякденному житті, але якщо він пішов, на забезпечивши її, вона може існувати бездоганною ручною працею. Якщо чоловік поїхав за кордон, з яких, за якогось священного обов'язку, вона повинна чекати його 8 років. Якщо він поїхав здобути навчання або славу 6 років. Якщо поїхав для розваг 3 роки. Протягом одного року нехай чоловік терпить дружину, яка його ненавидить. Але після проміжку в рік нехай позбавити її власності та припинить співжиття з нею, і яка виявляє неповагу до чоловіка, яка пристрастилася до якоїсь злої пристрасті, є п'яницею або хворою, слід покинути на три місяці і позбавити прикрас та обстановки. Але та, яка виявляє відразу до божевільного чи відльодника, євнуха, позбавленого чоловічої сили або враженого хоробою, як покараного за злочини, не повинна бути відкинута або позбавлена її майна. Така вживає хмільні напої, погана поводиться, бунтівна, хвора, пуста шкідлива або марнотратна може в будь-який час бути замінена іншою дружиною. Безплідну дружину можуть замінити на восьмому році, у якої діти всі помирають на десятому, яка виношує лише даньок на одинадцятому, але та, яка сварлива без зволікань. Але хвору дружину, яка є доброю до свого чоловіка і доброчесно своїй поведінці, можна замінити лише за її власну згоду і ніколи не слід зневажувати. Дружина, яка коли взяла, взяла іншу, у гніву покидає дім свого чоловіка, слід негайно ув'язнити або вигнати в присутності родичів. Але її, якщо і була Якщо надлюдина одружується з жінками власних, так і інших нижчих каст, старшинства, шана та житло тих дружин мусить відповідати згідно порядку варн. Серед усіх над людей жінка рідної касти лише і не жадна з інших каст повинна особисто бути присутньою зі своїм чоловіком та допомагати йому в його щоденних священих обрядах. Але той, хто з безлузді допускає той обов'язок виконувати інший, доки його дружина рівно варна, жива, оголошений древніми, древніми таким мерзеним як поколотий. Породжений з варне браміна. Але той, хто з безлузі допускає той обов'язок виконувати видатному, гарному прохачеві рівної варни повинен батько віддати свою доньку. Згідно встановленого правила, хоч, хоч вона й не досягла належного віку. Але дівчина, хоч і вийшла заміж, ліпше повинна залишатися в батьківському домі до смерті, ніж щоб вона колись була віддана чоловіку, позбавленому добрих якостей. Три роки нехай дівчина чекає, хоча вона і досягла зрілості. Але після цього часу нехай вона сама вибере собі нареченого рівної варни та чину. Якщо не будучи замужем, вона сама шукає чоловіка, ні вона не несе провини, ані той, за кого вона виходить заміж. Дівчина, яка сама вибирає, не повинна брати з собою жадної прикраси, подарованої батьком, матір'ю чи братами. Якщо вона їх забере, це буде крадіжка. Але той, хто бере дружину зрілу дівчину, не повинен платити жадного шлюбного збору і батькові, бо останній втрат його володіння над нею. В нас його попередження законного результату про появу її суперників. Чоловіку від віці 30 років одружується з дівчиною 12, яка йому подобається. Або чоловік 24 на дівчини 8. Якщо ж виконання його обов'язків буде інше перешкоджати, він повинен одружитися негайно. Чоловік приймає дружину від богів, він не одружується з нею згідно з власною волею, роблячи те, що подобається богам, він завжди повинен підтримувати її, поки вона вірна. Щоб бути матерями створені жінки, а батьками чоловіки, отже, релігійні обряди, призначені у магавірі для здійснення чоловіком разом із дружиною. Якщо після сплати шлюбної винагороди за дівчину, той, хто дав винагороду, помирає, вона віддається заміж за його брата, якщо вона дасть згоду. Навіть слуга народу не повинен брати шлюбну плату, коли віддає свою доньку. Бо той, хто бере плату, продає свою доньку, покриваючи справу під іншим ім'ям. Ні древні, ні сучасні доброчесні люди не робили такого вчинку, щоб пообіцяти доньку одному чоловіками. Вони віддали її іншому. Дійсно, ми не чули навіть у колишніх творіннях про таку річ, як прикований, прихований продаж доньки за сталою ціною, яка називається шлюбна плата. Нехай взаємна вірність зберігається до смерті. Це можна вважати підсумком вищого закону для чоловіка та дружини. Нехай чоловік і жінка одружені. Постійно докладають зусиль, щоб вони не могли бути роз'єднані, не порушили їх взаємної вірності. Так було оголошено вам закон для чоловіка та його дружини, який тісно пов'язаний із подружнім щастям і спосіб виховання нащадків у часи лиха. Вивчить же нині закон стосовно поділу спадщини. Після смерті батька та матері, брати, зібравшись, можуть розділити між собою рівними частками батьківське і материнське майно, бо вони не мають влади над ним, поки живуть батьки. Або старший сам може взяти все батьківське майно, інші житимуть під ним так само, як вони жили за свого батька. Відразу після народження свого первістка чоловік називається батьком сина і звільняється від боргу перед пращурами. Той син, отже, гідний отримати все майно. Той єдиний син, на якого він покладає свій борг, завдяки якому він здобуває безсмертя, зароджений для виконування закону. Всіх інших вони вважають потомками бажання. Як батько підтримує своїх синів, так само нехай старший підтримує своїх менших братів. І нехай вони, згідно закону, поводяться щодо свого старшого брата, і як сини поводяться щодо свого батька. Старший син робить сім'ю процвітаючою або навпаки доводить її до розорення. Старший вважається серед чоловіків найбільш гідним пошани старшого не зневажає доброчесні. Якщо старший брат поводиться як старший брат, він повинен це робити. Він мусить поводитися як мати і як батько. Але якщо він поводиться негідно старшого брата, його все одно слід шановувати як родича. Або нехай вони живуть разом, або окремо, якщо кожен бажає здобути духові заслуги, бо їхнім проживанням окремих заслуги зростають. Отже, відокремлення є законним. Додаткова частка відрахована для старших складатиме одну двадцяту майна, та найкраще з усієї нерухомості для середніх половина цього, але для наймолодших одна чверть. І старші і наймолодші беруть свої частки згідно щойно встановленого правила. Кожен з тих, хто є між старшим і наймолодшим, матимуть частку, прописану для середніх. Серед речей будь-якого виду найстарший бере найкращу річ, так та так само одне рухоме що є особливо добрим, а також найкраще з десяти тварин. Але серед братів однакова вправних у своїх справах, немає додаткової частки, що складається з найкращої тварини серед десяти. Трохи дрібниць дається старшому на знак поваги. Якщо таким чином вираховуються додаткові частки, потрібно виділити рівні частки і залишків для кожного. Але якщо відрахування не проводиться, розподіл часок між ними здійснюється наступним чином. Нехай старший син візьме одну частку зверху, брат народжений наступним за ним, одну частку з половиною, молодший по одній кожний, таким чином, законом встановлено. Але дівчатам, сестрицям, брати окремо дають частки з своїх часток, кожен своє частки, одну четверту частини. Ті, хто відмовиться дати це, стануть ізгоями. Нехай ви ніколи не ділить ціну одного цапа чи вівці, чи однієї тварини з нероздвоєними копитами. Прописано, що один цап або вівця, що залишилося після рівного поділу, належить лише старшому. Якщо молодший брат народжує сина від дружини старшого, тоді поділ повинен бути здійснений однаково. Це закон незмінний. Представник син народженою дружиною не має права головного старшого брата на додаткову частку, бо головний став батьком у продовження роду. Сином його молодшого брата, отже, слід віддавати частку сину народженої від дружини старшого брата за правилом значно вище. Якщо є сумніви, як проводити поділ, якщо молодший син народився від старшої дружини а старший син молодшої дружини. Тоді син, народжений від першої дружини, візьме за додаткову частку одного найкращого бика. Наступні найкращі бики належатимуть тим, хто поступається їхнім, їхніми матерями. Але старший син, який народився від старшої дружини, отримає 15 корів і бика. Інші сини можуть потім брати частки відповідно до старшинства своїх матерів. Це усталено правило. навіть час локдауна в повному хвилюванні. В центрі хуртовини я живу без непокоїнь, знайшов собі і звор снаги, всі навколо прагнуть жити зовсім не вмирає від бацили віспи спокій залишає, заказуєм, що в котельбі гей, дістань зірку длань, дім збудуй в морі хвиж, щось в душі не зрив тіле рве до шматки незламне, але не схопить і не розтращить центральну вісь. але не схопить. Їм не розтращить центральну вісь. між синами, народженими від дружин рівних по варні і без будь-якої іншої різниці не існує старшинство в праві матері. Старшинство проголошується згідно народження. А щодо Субрахманія, також написано, що звертання до Інрі здійснюється первіском. Блюзникам, так само зачнемо одночасно у лонах їхніх матерів старшинства Галошина залежить по народженню. Той, хто не має сина, може наступним чином зробити свою доньку призначеною донькою, путрікою, звертаючись до її чоловіка. Син, народжений не повинен виконувати мої похоронні обряди. Згідно з цим правилом, син Дакша, сам Дакша, володар створених істот, раніше зробив усіх його жіночих нащадків призначеними доньками, щоб примножити свій рід. Він дав 10 харм, 13 каш'япі, 27 королі, королю Сомі, вшановуючи їх з ласкавим серцем. Син не таким сам, як він, а така донька дорівнює синові. Як же може інший спадкоємець взяти майно, тоді як така призначена донька, яка є такою ж самою жива? Але щоб не було окремою власністю матері, це лише частка незаміжньої доньки. А син призначеної доньки візьме все майно його діда по матері, який не залишив сина. Син призначеної доньки дійсно також прийме майно свого власного батька, який не залишає іншого сина. Він тоді подарує два похоронні коржі власному батькові та дідові по матері. Між сином сина та сином призначеної доні немає різниці ні в морських справах, ні в Серед речей будь-якого виду найстарше бере найкращу річ. Та так само одне рухоме майно, що є особливо добрим, а також з цих тварин. Але серед братів, однаково вправних у своїх справах, немає додаткової частки, що складається з найкращої тварини серед десяти. Трохи дрібниць дається старшому на знак поваги. Якщо таким чином вираховують додаткові частки, потрібно виділити рівні частки і залишків для кожного. Але якщо відрахування не проводиться, розподіл часток між ними здійснюється наступним чином. Нехай старший син візьме одну частку зверху, брат народжений наступним за ним, одну частку з половиною, молодший по одній кожній. Таким чином закон встановлено. Але дівчатам брати окремо дадуть частки зі своїх часток, кожен зі своєї частки одну четверту частину. Ті, хто відмовиться дати це, стануть ізгоями. Між сином сина, між сином сина та сином призначеної доньки немає різниці ні в морських справах, ні в священих обов'язках, бо їх батько та мати обидва вийшли з тіла одного чоловіка. Але якщо після призначення доньки народжується син від її батька, поділ спадщину у цьому випадку повинен бути рівним, адже для жінки немає права первородства. Але якщо призначена донька випадково помирає, не залишивши сина, чоловік призначений доні, може, не вагаючись, взяти це майно. Через того сина, чия донька або непризначена, або призначена, може народити чоловікові рівний Варни, Його дідусь по матері має онук. Він подасть похорони корж і забере майно. Через сина він завойовує світи, через онука здобуває безсмерті, але через сина онука здобуває він світ сонця. Оскільки син рятує троята свого батька з пекла від, на, під назвою Пут, тобто Путін, він був відтак названий Пути Петра немає синів у тому світі, як син сина. Нехай син призначеної доні спочатку подарує похоронний кор своїй матері, другий її батькові, поховальний батькові його батька. Від людини, яка має усиновленого дотріма сина, сповненого усіма добрими якостями. Саме той син прийме спадщину, хоча й узяти з іншої сім'ї. Прийомний син ніколи не повинен брати сімейне ім'я та майно свого батька. Похоронний корж іде за сімейним ім'ям та майном. Похоронні жертви того, хто дарує його сина на усиновлення. Припиняйте стосовно цього сина. Син дружини не призначений мати нащадка іншим. І той, хто, і той, кого призначена жінка, вже маючи сина, виноше своєму швагру обидва негідні частки, бо один є сином перелюбника, а другий породжений простою пожадливістю. Навіть син Тобто дитина жінки належним чином призначена, не народжена згідно правила, наведена вовищ є негідним батьківського майна, бо він породжений ізгоєм. Син закону народжений від такої призначеної жінки повинен спадкувати як законний син тіла. Адже це насіння та плід належить згідно із законом, власному ґрунту. Того, хто піклується про майно свого померлого брата, то його вдову після виховання, сина та брата, віддасться мене саме тому синові. Якщо жінка належним чином призначена, виношує сина своєму швагру або іншому сапінді, того сина, якщо він народжений через бажання, вони оголошують нездатним спадкувати, та породженим даремно. Правила наведені вище слід розуміти до застосування щодо розподілу між синами жінок однієї. варни. Варне. нині закон стосовно тих, кого породив один чоловік від багатьох дружин ріжних варн. Якщо в прямому порядку варн є чотири дружини браміна, правила розподілу майн між народженими ними синами є такими. Раб, який обробляє поле, бик якого тримають для запліднення корів, віз, прикрас будинок. Передається як додаткова е, частка браміну сину, одна найкраща частка. Несе, нехай син брамінки, візьме три частки решти майна, син Кшатріки, дві, син Вайшнавки, півтори частки, син слуги народу, Може взяти одну частку. Або нехай той, хто знає закон, розділить на 10 частин усе майно і справедливо розподілить їх згідно із таким правилом, незалежно від того, чи є у Браміна сини, чи немає синів від дружин двіч народжених варн. Спадкоємець повинен згідно із законом віддавати сину щудрянки не більше десятої частки його майна. Син Браміна, кшатрі ваші від е, служниці народу не отримає частки спадщини. Все, що може дати йому батько, це буде його власністю. Усі сини над людей, народжених від дружин тієї саме Варни, повинні порно ділити майно після того, як інші надали старшому додаткову частку. Для слуги народу висічена дружина лише своєварне, жадної іншої, народжені від неї матимуть рівні частки, навіть якщо синів буде 100. Серед 12 синів людей, яких мана породжений від Дажбога перераховує, шість є спорідненими та спадкоємцями, а шість не є спадкоємцями, але родичами. Закони син тіла, син народжений дружиною, син усиновлений, син прийомний. Син таємно народжений і син покинутий. є шістьма спадкоємцями та родичами. Син незаміжньої дівчини, син прийнятий з дружиною, син придбаний, син народжений від жінки, яка одружилася знов. Син, який віддав себе, і син служниці народу, є шість, які не є спадкоємцями, але родичами. Який би результат отримав чоловік, котрий намагається перетнути плеса води? В небезпечному човні Такий самий результат отримає той, хто намагається пройти пахмурість майбутнього світу з допомогою поганого замінника справжнього сина. Якщо двоє спадкоємців одного чоловіка є законним сином його тіла та сином, народженим від його дружини. Кожен кожен з двох синів за винятком іншого має майно свопродного батька. Законний син тіла сам повинен бути власником батьківського майна. Але щоб уникнути жорстокості, нехай він дозволить підтримати решту. Але коли законне син тіла ділить батьківське майно, він віддає одну шосту або одну п'яту частину власного батька сину народженому від дружини. Законний син та син дружини таким чином ділять майно батька. Але інші карат стають членами сім'ї та спадково згідно їхнього порядку, кожний пізніше названий при відсутності тих названих раніше. Той, кого чоловік породжує від власної дружини, нехай знає, що він є законним сином тіла. Аураса першим в ряду. Той, котрий був народжений за особливим законом, Ніога, у призначеної дружини померлого, євнуха або Хворова, називають сином народженим від дружини від дружини кшетрага. Той легінь, рівний за варну, якого, якого його мати або його батько ласкаво дарують, підтверджуючи дарунок узливання води під час лиха. Чоловікові, як його сина, мусить розглядатися як усиновлений син Датріма. Але він вважається прийомним сином Кирітріма, якого чоловік робить своїм сином, будучи рівним заварно знайомить із розмежуванням правильним і неправильним та наділеним синівськими чеснотами. Якщо дитина народилася в будинку чоловіка, а її батько невідомий, це син, який народився таємно в будинку Гудхо Тпана і належатиме йому тому від дружини, кого він народився. Такого чоловік приймає як свого сина після того, як його покинули батьки або хтось із них. Називається покинутим сином Аповітха, сина якого дівчина таємно виношує в будинку свого батька, слід називати сином незаміжньої дівчини. Каніна. Та голосити таке потомство незаміжної дівчини протилежним тому, хто одружиться з нею згодом. Якщо хтось одружиться, свідомо чи несвідомо з вагітною нареченою, дитинові ложі належить тому, хто одружиться на неї, на ній, називають сином прийнятим з нареченого, тобто сахотха. Якщо чоловік купує легеня рівного чи нерівного у добрих якостях у батька та матері заради отримання сина, ця дитина називається купленим сином крітака. You know, is there something to worry about with medicines? That is, might some of them have side effects? Do we need safety testing? I mean, and we're taking things that are, you know, genetically modified organisms and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. Блажений в тиші сповітий коронай, даж Бога дарунок вестун від богів, величне майбутнє в рідних полонинах могло би чекати його співай, що не мовиш, від кінським не граєш, Брині у серпанку коханої зениць, порий в рунах співу, відчуй мою ліру, слова, що з безкинів гремлять. паршиві трути вайливих батьків, корона вінчани, а волі не мали, з богів навернулись в рабів. Рідне свій про Ja, a r i n a Ja, ma o Dzień d o Якщо жінка кинута чоловіком або вдова, за власним бажанням укладає другий шлюб і народжує сина, його називають сином жінки, яка вийшла заміж знов. Тобто Паунарбхава. Якщо вона є ще не займана, або яка повернулася до свого першого чоловіка після того, як залишила його. Вона гідна знову провести своїм другим або першим покинутим чоловіком церемонію сватання. Той, хто втративши батьків або покинути ними без справедливої причини, віддає себе чоловікові, називається сином відданим самим собою. Сваям дата. син якого Брамін породжує через присість до жінки, до служниці народу, хоч і живий параян, труп, тобто сава насправді. І тому його називають Парасава живим трупом. син якого породила служниця народу або рабиня його раба, може, якщо це дозволено його батька батькам, взяти частину спадщини. Таким чином закон врегульовано. Цих одинадцять сина народженого дружиною та решту, як було перераховано вище. Мудрагеля називають заміною для сина взятого з метою запобігти провалу похоронних церемоній. Ті сини, які, про яких згадувалися у зв'язку з законним сином тіла, народжені незнайомцями, належать насправді тому, що його сімені вони пахують, але не іншому чоловікові, який їх забрав. Якщо серед братів, породжених від одного батька, один має сину, сина, Мано оголосив, що всі вони мають потомство чоловічої статі через цього сина. Якщо серед усіх дружин одного чоловіка одна має сина, Мана оголошує їх усім матерями синів через цього сина. У разі відсутності будь-якого кращого сина, кожен нижчий, єдний спадщина, але якщо їх багато, однакових в ряду вони всі ділять майно. Ні брати і ні батьки, а сини беруть батьківське майно. Але батько бере спадщину сина, який не залише жадного чоловічого нащадка та його брати. Трьом предкам потрібно підносити воду, трьом дається похоронний корж. Четверте нащадок є дарувальних цих приношень. П'яте же немає зв'язку з ними. Завжди тому родичу в межах трьох рівнів до найближчим до померлого Сапінди. Майно мусить належати після сакуля, тобто дальнього родича, буде спадкоємцем потім рунтата або уча. Але внаслідок відсутності всіх спадкоємців браміни поділять майно, котрі є обізнане на трьох ведах, чисті та самоприборкані. Відтак закон не порушується. Власті з ніколи не повинен брати гетьман. Це тверде правило, але власність людей інших варт гетьман може взяти собі за відсутності всіх спадкоємців. Якщо вдова чоловіка, який помер, не залишивши нащадки, виховує його, йому сина членом родини, тобто Саготра, вона передає цьому синові все майно, яке належало померлому. Але якщо двоє синів народжені двома різними чоловіками, Бореться за майно в руках своєї матері. Кожен візьме за винятком іншого те, що належало його батькові. Але коли мати померла, усі материні, материні брати та материні сестри порівну поділять майно матері. Навіть донькам цих деньох слід щось подарувати, як належить з майна їхньої бабусі по материнській лінії з прихильністю. Що було дано перед весільним вогнищем, то, що було дано на весільному ходу, що подаровано на знак любові та що отримано від її брата, матері чи батька те називається шестикратною власністю жінки. Така власність, як також і наступний дарунок, і те, що було передано їй і ласкавим чоловіком, передаватиметься її нащадкам, навіть якщо вона помре за життя свого чоловіка. Визначено, що майно жінки, яка вийшла замість згідно з обрядами Брама, Дайва, Арша, Анхарва чи патя належатиме лише її чоловікові, якщо вона померла без нащадка. Але передбачено, що майно, яке могло бути передано дружині у шлюби Асура або одному з інших негідних шлюбів, повинно бути передано і матері та і батькові, якщо вона померла без нащадка. Тут дозволю е, собі вставити від себе, що більш більше інформації про усі ці шлюби ви можете отримати в великому творі Камасутра. яке б майно не було передане її батьком дружині, у якої є співдружини ріжних каст, те візьме донька. Дружини або той нащадок доньки. Жінки ніколи не повинні збирати таємні скарби з власності своїх сімей, що є спільним для багатьох а також зі свого особистого, особливо чоловіка, майна без дозволу. Прикраси, які могли носити кубіти за життя свого чоловіка, його спадкоємці не повинні ділити ті, хто їх розділяють, стають ізгоями. Явнухи та ізгої, особо народжені сліпими або глухими, божевільними ідіотами та німими, також ті, у кого відсутній будь-який орган, діючи відчуття, не отримують жадної частки. Але це справедливо, що людина, яка знає закон, повинна давати навіть їм сім'ї їжу та одяг без обмежень згідно своїх можливостей. Той, хто цього не дасть, стане для всіх ізвоєм. Якщо е, євнух та решта хотіли би як-небудь або іншим бажанням взяти дружин. Нащадки таких серед них, які матимуть дітей гідні часки. Якого б майна не був старший син власними зусиллями після смерті батька, частка цього належатиме його молодшим братам за умови, що вони досягли належного поступу, поступу в навчання. Але якщо всі вони, будучи ненавченими, набувають власне своєю своєю працею, розподіл цього буде рівним, яке є не майном набутим батьком. Це усталено правило. Майно набуте завдяки навчанню належить виключно тому, кому воно було вручено. Як і подарунок другу, подарунок отриманий на шлюб або з медовою сумішю, тобто сурісою. Але якщо хтось із братів, маючи можливість утримувати себе власною справою, не бажає частки майна сім'ї, йому можуть виділити інше, отримати дещицю з цієї частки на прожиття. Те, що може брат придбати свою працю, не користуючись вотчиною. Цим придбанням, заробленим виключно власним зусиллям, він не ділиться, якщо тільки не за власну волю зі своїми братами. Але якщо батько повертає втрачений спадок, він не повинен ділити його, якщо тільки не за власною волею зі своїми синами, бо це самонабуте майно. Якщо брати колись розділилися, живучи знову разом, як спів спадкоємці чинять другий розділ. У такому випадку поділ має бути рівним. У такому випадку немає права первородства. Якщо старший або наймолодший брат позбавлений своє частки, або якщо хтось із них помер, його частка не втрачається його безпосередніми спадкоємцями. Його єдиноотробні брати, зібравши спорено, розділяють її. І ті брати, котрі воз'єдналися з ним, і єдиноотробні сестри, старший брат, який через купість може обдурити молодших, не повинен більше обіймати місця старшого. Хтось воскрешає з руїни рунвіру, хтось продає вам брехню. Крові хтось хоче вашої напитися, м'ясо кидає війну. Нова схема продажі повітря більше очам ти не вір. Правду віддали в скарбницю з процентом, вивезли наших дітей. Хтось зомбовізор шанує, як Бога, хто за юрбою іде, душу продавши за тисячу гривень, зараз у шанцях гніє. Залишив родину в крижаних домах з прапором лізеш на танк, а зрада крадеться тихцем в постолах, землю продавши твою. Як же жаль мені жити в залізний я хотів би бачити правди я світ, сонце правди проб'ється скрізь зриви і смерть цієї війни. Хто з грошей дає тобі за укольчик, хтось платить за твій знятий скальп. І раптом усім остогидлий намордник Зміняє кілавровий шлем. робами німими Шевченка клеймив. Минуло два віка з тих пір. Навіщо дітей віддаєте слузі, щоб той обернув їх в рабів? Як же жаль мені жити в залізниці? Я хотів би бачити правди я світ. Сонце правди проб'ється скрізь риви і смерце війни. Покінчи спустошені карти міста горах притулка шукай, рай віднайди, що тебе облишив, кібернетичний дракон. Як же жаль е, мені жити в залізний цей вік, як хотів би бачити правди я світ, Їді свою тримай, обличчя своє не ховай. Твою руку мені дай і підемо в загублений рай. Не отримує додаткової частки старшого сина карається гетьмана. Усі брати, які зазвичай здійснюють заборонені дії, негідні частки майна і старший не повинен робити нічого свого, відокремленим майном, не віддаючи рівний замінів своїм меншим братам. Якщо не розділені брати, які живуть зі своїм батьком, разом докладають зусиль для вигоди, батько ні в якому разі не повинен давати їм. На рівні частки для приподілля майна. Але син, котрий народився після поділу, сам візьме майно його батька, або як хто, або якщо хтось із інших синів визнається з батьком, він поділиться з ним, з ними. Але син, котрий народився після поділу, один візьме майно його батька, чи якщо хтось із інших синів воз'єднається з батьком, він поділиться з ними. Мати повинна отримати спадщину сина, який помер, не залишивши нащадки. Якщо мати померла, бабуся по батькові візьме майно. Якщо після того, як усі борги та власність були розподілені належним чином, згідно з правилом, будь-яке майно виявлено згодом, потрібно розділити порівну. Одяг віз, прикраси, приготовлену їжу, воду та жінки, тобто служність народу, власність, призначена для облагочестивого використання чи жертвоприношень, і пасовище вони оголошуються неподільними. Таким чином, вам оголошено про розподіл майна та правила розподілу частки кільком синам, народженим від дружини та решту належному порядку. Слухати зараз закони, що стосуються азартних ігор. Азартні ігри та ставки та ставки нехай гетьман виключає зі своєї держави. Ці два пороки спричиняють руйнування королівств гетьманичів. Азартні ігри та ставка разом відкривають крадіжки. Гетьман завжди докладатиме зусиль, щоб придушити обидва з них коли використовуються неживі речі для ставок грошей на них. Те називається серед людей азартними іграми діута, коли використовуються живі істоти з тією ж метою. Потрібно знати, те буде ставка самохвая. Нехай гетьман фізично покарає всіх тих осіб, які або грають і роблять ставки або надають можливість для цього, подібно слугам народу, які використовують відмітні ознаки двічі народжених чоловіків, гравців, танцюристів та співаків, жорстоких людей. Людей, які належать до до єретичної секти, тих, хто дотримується заборонених занять, і продавців, і шинкарів. Хай нехай не вижене зі свого міста. Якщо такі особи, котрі є таємними злодіями, мешкають у королівстві, то вони постійно переслідують його добрих підданих своїми забороненими справами. У минулій кальпі це зло азартних ігор спричиняли велику ворожнечу. Мудра людина, отже, не повинна практикувати це навіть задля розваги. Кожна людина, яка віддається цьому пороку, чи таємна, чи відкрита, гетьман може покарати на свій розсуд. Але кшатри, вешри і слуга народу, які не можуть сплатити штраф, віддають борг роботи. Брамін сплачує його частинами. Для жінок неповнолітних людей несповна розуму, бідних та хорих, гетьман застосовує покарання батагом, тростіною чи матузкою тощо. Але але тих, хто призначений для управління державними справами, Хто підігритий жагою баса псує справу позивачів, гетьман позбавить їхнього майна. Підроблювачів королівських наказів тих, хто корумпує його радників, тих, хто вбиває жінок, дітей або брамінів і тих, хто служить його ворогам, гетьман прирікає на смерть. Коли будь-яка законна справа буде завершена або покарання буде застосовано відповідно до закону, він затверджує це і не скасовує. Чи ти його радники або суддя можуть постановити неправильно, гетьман сам повторно вирішує та штрафує їх на тисячу панів. Вбивця Браміна над людина, який п'є хмільний напій, названий Сурицею, той, хто краде золото браміна, і той, хто ганьбить ліжко рунтати, мусить кожний і всі будуть розглянути, як люди, котрі вчинили смертні гріхи, тобто магапатаку. Для цих чотирьох, навіть якщо вони не здійснюють покуту, нехай він застосовує тілесне покарання та штрафи відповідно до закону. Запогання, запоганення ліжка рунтати позначена позначка жіночого органу, тобто розкішниці, повинна бути вдавлено чоло гарячим залізом. запиття хмельного напою, названого сурицею, знак шинка, за крадіжку золота браміна. Собачої ноги за вбивство браміна без голового трупа виключені з будь-якого спілкування за трапезою, видалені з усіх жертва приношень, виключені з навчання та шлюбних союзів, негідні та позбавлені усіх релігійних обов'язків. Нехай блукають по цій землі чандалами. Такі особи, які були тавровані незмиленими знаками, мусять бути відкинуті від їх батьківських та материнських стосунків і не мати ні співчуття, ні привітання. Це вчення ману. Але людей з усіх варників виконують встановлені пакути. Гетьман не повинен таврувати на чолі, але повинен змусити їх платити найбільші штрафи. За таке правопорушення найнижче покарання наноситься брамін, або він може бути вигнаний з гетьманату, зберігаючи свої гроші та своє рухоме майно. Але людей інших варн, які ненавмисно вчинили такі злочини, слід позбавити всього майна. Якщо вони їх вчинили навмисно, вони будуть вигнані. Доброчесний гетьман не повинен брати собі майно людини виною у смертному гріху. Бо якщо він приймає це з жадоби, він плямується тією правиною злочинця кинувши такий штраф у воду. Нехай запропонує його вороні, або нехай подарує його вченому і доброчесному браміну. Варуна володар покарання, бо він тримає скіпетр навіть над гетьманами, брамін же, який вивчив усю магавіру, є володарем усього світу. У тій країні, де гетьман уникає заволодіння майном, смертельних грішників люди народжуються в належний час є довгожителями. А вражає землеробів виростає кожен, як його було посіяне, і діти не вмирають і не народжується калічене потомство. Але гетьман призначить низка народженими, тобто слузі народу, який навмисно задає болю брамінам ріжні види фізичних покарань, що викликають джах. Коли гетьман карає невинну людину, його провина вважається такою ж великою, як і коли він звільняє винну, але він набуває заслуг, коли карає справедлива. Тож спосіб вирішення позов, які підпадають під 18 відділів, між двома сторонами в суді було оголошено детально. Гетьман, який таким належним чином виконує свої обов'язки по справедливості, може прагнути здобути країни, яких він ще не здобув, і належно захищатиме їх, коли їх здобуде. Влаштувавши належно свою країну та побудувавши форти відповідно до приписі. Він докладе всіх зусиль, щоб віддалити тих людей, які є шкідливими, мов калючки. Захистом тих, хто живе, як стають оріанами і усуваючи калючки. Гетьмани, зосереджені лише на захисті своїх підданих, досягають небес. Гетьмана ж того гетьмана, який бере свою частку, хоча він і не карає. Злодів буде зруйнований, і він втиранить небеса, але якщо його королівство буде в безпеці, захищене сили його руки, тобто Мануса, воно буде постійно процвітати, як добре полите дерево. Нехай гетьман, який бачить усе через своїх шпигунів, виявить два види злодів, які позбавляють інших майна, як тих, хто проявляє себе відкрито, так і тих, які брешучи приховує. Серед них відкриті шахраї це ті, які існують, обманюючи при продажі ріжних товарів, а приховані шахраї це злодії, грабіжники в лісах тощо. Тих, хто бере хабарі, ашуканців та шахраїв, азартних гравців, тих, хто живе навчанням виконанню спрятливих обрядів, лицемірних святенників та ворожок чиновники високого рангу та лікарі, які діють недоречно, людей, які живуть показом своєї майстерності у містецтві, та кмітливих шльондр, цих та подібних, які відкрито проявляють себе, також інших, які ходять маскуючись, наприклад, нігерів, які носять знаки Оріан. Він повинен знати колючками в боці свого народу, виявивши їх за допомогою довірених осіб, які маскуючись, роблячи вигляд, що займаються одними і такими ж професіями, та за допомогою шпигунів, які вдягають ріжні маскування, він повинен змусити їх підбурювати, вчиняти правопорушення і притягувати їх під свою владу. Потім зробивши так, щоб злочин, які вони вчинили своїми кількома діями, було оголошений відповідно до фактів. Гетьман повинен належним чином покарати їх відповідно до їх сили тих злочинів. позлість злісних злодіїв, які таємно проносяться над цією землею, не може бути стримана, окрім як покаранням. Будинки зборів, будинки, де роздають воду, а продають коржі, борделі, шинки, толотки, харчів, перехрестя, добре відомі дерева, святкові збори, ігрові. зали угод старі сади, ліси, крамниці ремісників, порожні житла, природні та штучні гаї. Ці та подібні місця гетьман охоронятиме сторожі воїнів, як постійних, так і дозорних, а також шпигунів, щоб утримати злодіїв. За допомогою розумних виправлених злодіїв, які спілкуються з такими ж шахраями, слідують за ними і знають їхні ріжні оборудки. Він повинен їх виявити та знищити. Під приводом пропонування їм е, різноманітних ласощів, ознайомлення їх із браманом та під вдаванням показам їм майстерної сили. Шпигуни повинні змусити їх зустріти судових посадовців. Тих з них, хто не приходить тих, хто підозрює старих злодів, нанятих королем, гетьман повинен атакувати сили вбити разом із їх друзями, кревними родичами та поплічниками. Справедливий гетьман не повинен страчувати насмерть злодія, якщо його не взяли разом із вкраденим при ньому. То, кого взяли із викраденими речами та знарядями злочину, він може, не вагаючись. Всі, хто також по селах дає їжу злодям, надає місце, приховуючи їх знаряддя, він повинен забити. Тих призначених оберігати провінції та його васалів, яким було надано допомогти, він швидко каратиме, як і злодії, якщо вони були бездіяльними на напади грабіжників. Більше того, якщо людина, яка існує виконанням закону, відходить від встановленої норми закону, гетьман суворо карає штрафом, оскільки вона порушила свій обов'язок. Ті, хто не надає допомогу відповідно своїх можливостей, коли грабують село, знищують греблю або чинять пограбування дорозі, будуть вигнані з їх речами та рухомим майном. На тих, хто грабує королівську скарбницю, та тих, хто наполегливо чинив спротив його наказам. Він застосовував ріжні види смертної кари, як і тим, хто змовляється з його ворогами. Але гетьман відріже руки тим розбійникам, які, вриваючись у будинки вночі, чинять крадіжки і насадять їх на палю. За першим обвинувальним вироком, нехай він від, відітне два пальці кишеньковому злодія, за другим одну руку і одну ногу, за третім він зазнає смерті. Тих, хто дає злодіям вогонь, їжу, зброю чи притулок та скупників вкрадених речей, правитель карає як злодіїв. Того, хто зламав греблю ставка, він помов повинен вбити, потопивши його у воді або якимось іншим способом смертної кари. Або правопорушник може виправити шкоду, але змушений буде заплатити найвищу пеню. Тих, хто вривається у королівський склад, збройову кімнату чи храм, і тих, хто краде слонів, коней або колісниць, він повинен без вагань вбивати. Але той, хто забере воду і зі ставка, зробленого в давнину або перекре подачу води, повинен бути змушений заплатити перший або найнижчий штраф. Але той, хто, крім випадків крайної необхідності, кидає бруд на королівську дорогу, заплатить дві каршапани, негайно прибере цей бруд. Але особі, яка терміново потребує для літньої, але але особі, яка терміново потребує для літньої людини, вагітної жінки чи дитини, потрібно зробити догану та прибрати місце, де це остало правило. Усі лікарі, які лікують своїх пацієнтів неправильно, сплачують штраф. У випадку з тваринами перший або найнижчий, у випадку з людьми середній штраф. Той, хто зруйнує міст, прапор храму чи королівського палацу, стовт чи зображення, повинен відремонтувати все пошкоджене і заплатити 500 пана за фальсифікацію незамінних товарів, а також за розбиття дорогоцінного каміння або за неправильну обробку їх штраф є першим або найнижчим штрафом. Але той, хто поводиться нечесно з чесними клієнтами або обманює оціни, буде штрафований на перший або середній розмір. Нехай розмістить усі в'язниці біля дороги, де видно страждаючих та зневірених правопорушників. Того, хто руйнує стіну міста або засипає ріф навколо міста, або ламає міські брами, він негайно вижене за всі заклики до нищення життя, за магічні обряди з корінням, практиковані особами, не пов'язаними з тим, проти кого вони спрямовані. І за різні віді чаклунства накладається штраф у 200 пана. Той, хто продає за Насіннєве зерно те, що є насіння, насіннєвим. Хто, хто бере насіння вже посіяне, і той, хто ранує межу позначу, карається калічення. Це стосується класу Шваба білогейцевого клік, які руйнують наше насіння. Але гетьман дозволить золотарю, який поводиться нечесно найбільш шкідлива з усіх колючок, розрізати на шматочки бритвою. За крадіжку сілька сільськогосподарських знарядь, зброї та ліків. Нехай гетьман призначить покарання, беручи до уваги час правопорушення та використання предмета. Гетьман його радник, його столиця, його королівства, його скарбниця, його війська, його союзник це сім складових частин гетьманата. Отже, гетьманат, кажуть, має сім кінцівок, тобто анга. Але нехай він знає, що серед цих сім'ї складових частин королівства, які були перераховані у належному порядку, кожна раніше названа важливіша, а і знищення більша біда. Однак у гетьманаті, що містить сім складових частин, яке підтримується які і потрійний посаг подвіжника, немає жодної одної частини важливішої, ніж інша, через важливість якостей кожної для інших. Бо кожна частина є осібно призначена для виконання певних справ. Отже, кожна з них визнана найважливішою для тієї відповідної мети, яка здійснюється її засобами. Шпигунами, удаваним проявом сили та виконанням ріжних починань, нехай гетьман постійно з'ясовує власні сили та сили свого ворога. Більш то усі лиха і пороки згодом вже, коли він повністю розгляне їх відносну важливість, нехай починає свої задуми яким би він не був утомленим через неодноразову невдачу, нехай починає свої операції знову і знову. Бо удача вельми сприяє людині, яка напружено докладає зусиль до своїх починань. Ріжні засоби поведінки гетьман нагадують епохи Кріта, Трета, Два Пара та Калі. Отже, гетьман ототожнюється з епохами Всесвіта. У вісні він представляє Калі або Залізний вік, прокинувшись Двапару або Мідний вік. Не мідний, а срібляний, срібний вік. Тут помилка. Готовий до дій. Трету або мідний вік. Але рухаючись зазята, саті або золотий. Нехай гетьман наслідує енергійну дію індри, сонця, вітру, ями, ями, варуни, місяця, вогню та землі. Оскільки Індра надсилає рясний дощ протягом чотирьох місяців сезон дощів, нехай гетьман, беручи на себе посаду Індри, приймає переваги для свого королівства. Оскільки сонце протягом восьми місяців непомітно забирає воду своїми променями, так само нехай він поступово бере свої податки зі свого е, гетьманату, бо то обов'язок, якому він нагадує сонце. Коли вітер, тобто вайл, рухається скрізь, входячи у формі життєво важливого повітря е, до всіх створених істот, так само нехай не проникає через своїх шпигунів, то обов'язок, якому він нагадує е, стрибога. Оскільки яма в призначений час підпорядковує своєму правилу як друзів, так і ворогів, так само всі піддані повинні контролюватися гетьманом то обов'язок, якому він нагадує яму. Як грішника бачимо зв'язано мотузками варуни, так само нехай карає нечистивих, то його обов'язок, якому він нагадує варуну. Він є гетьманом, приймаючи на себе посаду місяця, чи вигляд його піддані вітають із такою ж великою радістю, як і люди, відчуваючи повню. Якщо він палкий у гніві на злочинців і наділений блискучою енергією і знищує злих васалів, тоді його характер кажуть, нагадує вогонь. Як земля однаково підтримує всіх створених істот, так гетьман, який підтримує всіх своїх підданих, бере на себе обов'язок землі. Застосовуючи ці та інші засоби, гетьман завжди невтомний, буде стримувати злодію як у своїх власних володіних, так і в інших. Нехай він, хоч і впав у найглибшу біду, не викликає гнів брамнів, бо вони розлютів зможуть. Миттєво знищить його разом з його військом та його обозом. Хто ж може уникнути знищення, коли він викликає гнів тих чоловіків, чий вогонь пожер усі речі? Хто? Воду океану зробив непридатну для пиття термоядерними бомбами, і котрий місяць змусили зменшитися і знову збільшитися. Хто може процитати в той час, як він завдав шкоду тим чоловікам, які спровоковані гнівом, змогли створити інші світи та інших хоронців світ і позбавити богів їхньої божественної посади? Яка людина, бажаючи жити життя, завдасть їм шкоди, чиї підтримці три світи і Боги колись зобов'язані своїм існуванням і чиє багатство мага віра? Брамін будь він невиголосним чи вченим, є великим божеством, подібно тому, як вогонь, рознесений для здійснення спаленого узливання, чи не рознесений є великим божеством. Блискучий вогонь не забруднюється навіть у місцях поховань, які коли підносять узливання маслом при жертвоприношенні, він знову дуже посилюється. Таким чином, навіть якщо брамани наймаються з усіх в усіх різновідах посередніх занять, вони повинні всіляко шануватися, бо кожен з них дуже велике божество. Коли